подиграващият враните. Шаманска мъдрост и сила. Томас Майлз диалог с сиукския церемониален вожд. Подиграващият враните, Фул племенник на знаменития шаман Черния лос, е свещен мъж и церемониален вожд на сиуксите. Тетон и може би един от най-уважаваните коренни американски духовни водачи. Настоящата книга представлява вероятно един от най-редките документи за индианските лечителски и шпионски техники. От шаманска мъдрост и сила можете да научите. Какви са лечебните ритуали, които прилага подиграващият враните? Как Акантанка, Великият дух, Тункашила, Праотецът и духовете помагачи работят с шаманите как свещените хора и шаманите се пречистват, за да помагат на другите. Как хората се освобождават от страха. Как се работи с кристали. Молитвената песен на шамана и неговите говорещи камъни. Как действа само изцелението с помощта на лакантанка и помагачите. Какви са техниките за събиране на сила, нейното освояване и задвижване. Как се вижда сима, как се усеща с очите и как сърцето подсказва кой път да бъде следван. Трите феноменални медитативни и фокусиращи средства на подиграващи евраните, средството за предаване на мисли, подмладяващото средство и свещеният жертвен жезъл. Сакралната същност на колибата на пречистването и танца на слънцето. Когато прочетете тази книга, може би ще почувствате, че в момента Лакан Танка ви призовава към един свещен начин на живот и към превръщането ви в малка куха кост, за да помагате на себе си и другите. Едно. Старият водач на свещените мъже. Следващите страници представляват вероятно един от най-редките документи за коренен американски духовен водач, публикувани някога. С твърдението си нямам предвид, че качеството на моята книга заслужава подобна оценка, искам само да кажа, че, доколкото знам, никой друг духовен водач не е разкривал до сега така достъпно и откровено, нито пък смята да го направи, как е придобил знанията си и какво на практика е постигнал. Повечето от нас биха нарекли появата и е живота на подиграващия враните чудо, но той не мислеше така. За него чудесата бяха начин на живот, и тъй като Лакан Танка му бе обещал те да се случат, чудо би било, ако не бяха станали. Един летен ден на 1975 година. Франк подиграващият враните ми каза, че счита своя войчо. Черния лос, за най-великия сред сиукските свещени мъже. Много сиукси, обаче, смятат и двамата за еднакво могъщи и заемащи върха на духовната човешка пирамида. Според моето скромно мнение подиграващият враните е може би най-големият коренен американски духовен водач, живял през последните 100 години. В своя подкрепа бих изтъкнал два факта. През 1925 година, когато черният лос е само на 65 години, именно подиграващият враните бива избран за ритуален вожд на Сиокситететон. Единствено подиграващия враните бе в състояние да направи разкритията в тази книга, тъй като черния лос само разказваше подробности за происхода на танца на слънцето, но не бе избран да служи като церемониален водач за него, какъвто бе подиграващият враните. Докато заедно събирахме и сглобявахме историята на живота му, подиграващият враните сподели с мен два вида информация, свързана помежду си. Първият включваше нещата, за които усещаше, че неговият създател, Лакан Танка, иска той да разкаже при живе, а вторият – онова, което трябваше да бъде разпространено след смъртта му той си отиде на 27 ноември 1989 година, на 99 години, възраст два пъти по-голяма от средния жизнен цикъл на сиуксите, населяващи днес резерватите Пайнари Ричи в щата Южна Дакота. През 1979 година издателство WDICO публикува първата част от материала под заглавието Подиграващи враните. Тя пресъздава историята на живота му, но включва и някои от невероятните събития, които Лакан Танка и силите помагачи осъществяваха чрез него. Ето анотацията за книгата от издателството на Небраския университет при второто издание. Франк подиграващият враните, духовен и племенен водач на Сиуксите Тетон, живя почти един век, като помагаше на хората от всички раси. Сдържан и деликатен мъж, пазител на старите традиции, той страдаше при вида на болестите, засягащи хората от племето му, и решително се справяше с тях. Когато почина през 1989 година в резервата Пайнарич в Южна Дакота, той бе искрено обичан и дълбоко уважаван. Книгата подиграващия двраните е построена на базата на интервюта, взети през 70-те години. Свещеният мъж разказва на Томасе, Майлз богатия си на събития живот, от най-ранните дни в резервата, когато си уксите още се учат на земеделие, до наши дни, през които алкохолизмът, кешовага економика и Втората световна война бързо рушат старите устой. Той описва своите търсения на видение и превръщането си в шаман. Ритуалът юипи и церемонията в колибата на изпотяването, танцът на слънцето и принципите на физическо изцеление са предадени с запомнящи се подробности, и понеже подиграващият враните живя радостно на този свят, такива са и пътуванията му в чужбина с шоуто на Дивия Запад на Бафалобил, щастливите бракове, работата в киното и дейността му като племенен вожд той живя достатъчно дълго и успя да бъде посредник между правителството на САЩ и индианските активисти фундитни през 1973 година и да пледира пред комитета в Конгреса за връщането на земите на черните хълмове на народа му. Информацията в подиграващия драните е изключително ценна и служи като отправна точка за останалата част от материала. За да получи пълна представа, читателят на настоящата книга би трябвало да прочете и първата, тъй като тук аз не повтарям нейното съдържание, а само уточнявам изискванията към мен. И все пак подиграващият враните не е толкова важна или рядка като настоящата книга, която единствено разкрива, увлекателно и картинно, точно как осъществява той своите умения и защо е имал възможността да надскочи останалите шамани и да се превърне в уникален канал за висшите сили, за да могат те да се проявяват и чрез него. Значението на този труд се крие в факта, че ни разкрива пътя, по който бихме могли да последваме древните завети. Някои хора сигурно ще се запитат защо подиграващият враните повери именно на мен тази необикновена информация. И двамата знаехме, че този въпрос неминуемо ще бъде повдигнат и многократно го обсъждахме с нашия приятел и преводач, дала звожда Орел, като накрая стигнахме до единодушно споразумение относно волята на Създателя и какво да правим с неговите дарове към човечеството силата и е пътищата, казваше подиграващият враните, са ни дадени, за да ги предаваме на околните. Да мислим или вършим друго е чист егоизъм. Ние ги получаваме и трябва да ги изливаме навън, защото в противен случай ще ги загубим. Свещените знания, откровено споделени от черния лос Джонга. Нейхард и Джозеф Ейбс Браун дават да се разбере, че той е споделял възгледите на подиграващия враните. Бележка. Браун разказва, че черният лоз го е помолил да остане при него и да опише вярванията на племето. Старецът знаеше, че скоро ще умре и не искаше свещените му знания, много от които бяха известни само нему, да си отидат с него. Заинтересуващите се мога да кажа че подиграващия враните сподели и провери някои от знанията си с други шамани и това е описано в книгата подиграващият враните, но всички споменати там лица отдавна вече не са между живите. Подиграващия враните надживя всички. Обикновено когато бяхме заедно, той не канеше други шамани при нас. Очевидно, колкото и да бе открит с хората и достъпен за народа си, толкова имаше навика и да се осамотява, особено когато ставаше дума за подготовката му в процеса на лечение и изцеление. Вероятно най-добър израз на дружбата ни дава фактът, че ме помоли да се обръщам към него с първото му име, Франк, а не с дядо или деденце, като всички останали. Той знаеше, че не съм дошъл да седя в краката му като ученик или пациент и не може да ми бъде наставник. От негова страна целта на отношенията ни бе да ми разкаже своята история, а аз да я напиша. Още при първата ни среща той интуитивно знаеше, че съм писател, а после бързо научи, че съм и лютерански пастор, който непоклатимо вярва в Исус Христос, и прие, както и аз, че и двамата познаваме и почитаме един и същи Бог, макар и да го наричаме с различни имена подиграващия двораните бил кръстен от Римокатолическата църква на 25 годишна възраст. Преди да се запознаем той и жена му, Кейт, посещавали почти редовно енорийските служби в Пайнарич. Все пак той си остана убеден традиционалист и през следващите години посещенията му се разредиха. Всеки път, когато отсядахме в някой град, бяла звожда Торя отиваше на църква, но подиграващи евраните не го придружаваше. Никога не стана дума за вярата му в християнството и подозирам, че енорийските свещеници също са били наясно по въпроса. Той нямаше и намерение да ми говори за Бог или Библията. Отнасяше се към мен като към равен, щом се засегнеше този въпрос, и не се опита да ме учи на нещата, които вече знаех, обясняваше ми единствено онова, което ми бе необходимо, за да предам ясно и точно историята му на хората. Не можеше сам да го направи на английски и знаеше, че волята на Лакантанка бе да се намери някой, който вече има опит в общуването с Божественото, така че да не се налага да обяснява всичко от начало. По някакъв начин, и тук ще стане дума как, Танка даде на подиграващия враните да разбере, че именно аз съм този човек, а подозирам, че и черният лос е имал същото потвърждение, когато е говорил с Нейхарт Харти Браун. Отчитайки факта, че двамата духовни водачи оставяха решенията за всичко в неговите ръце смятам, че те едва ли биха проявили своеволие за толкова важен избор. Както и да е, това положение ме удовлетворяваше. Подиграващият враните не се опита да направи от мен последовател на коренните американски традиции, нито пък аз исках да му влияя по въпросите на християнството. Понякога той ми задаваше въпроси, свързани с Библията и Христос, но само за да изясни собствените си разбирания сред сиуксите и останалите коренни американски жители подиграващият враните е известен като един от малкото духовни водачи, смятани за недосегами. Докато много от претендиращите за автентичност шамани са били поставени под съмнение или дори отричани, той остана извън каквато и да е сянка на недоверие в силата му. Дори най-големите завистници на положението и способностите му не успяха да го опрекнат в нещо и красноречиво потвърждение на тази истина е церемонията на самото му погребение. Единственото нещо, от което подиграващият враните се нуждаеше във връзка с предаването на втория вид информация бе някой, който да извлече и предаде знанията и опита на неговия 99 годишен живот, започвайки още от ранните момчешки търсения на видение, минавайки през годините на обучение при първия му учител, стремето, достигайки до неразривната връзка с Лакантанка и неговите помагачи, Светият мъж внимателно слушаше инструкциите на последните и ги запомняше по типичен за коренните американци начин. След това ги записвахме. На него не би му дошло на ум да пита защо нещата стават така или да ги оформя и променя, да мисли върху тях, за да отговори на въпросите на останалите, особено на неиндианците, макар че заради потомците искаше да отговори на моите запитвания по възможно най-изчерпателния начин. Без съмнение той знаеше от десетилетия, че когато дойде времето да разкаже за живота и делата си, щеше да се наложи да направи този компромис. Постоянният контакт с неиндианци вероятно го бе научил, че ние сме хора с множество как и защо. У себе си, че непрекъснато търсим обяснение за всичко и искаме да ни се показва нагледно. Въпреки, че изпитваше съжаление към тази неиндианска черта, заради Лакантанка и всички нас той се приспособи, свикна с нея. Това ще бъде голяма изненада за онези, които мислят, че индианските шамани не могат да анализират своите разбирания или да ги предават на чужденци. Както ще видите, подиграващият враните направи невероятно много в тази насока и мъдростта му бе изключително мощна и действена. Той използваше помощта на Далас, за да отговори възможно най-пълно на моите въпроси, касаещи втория вид информация. След това искаше от нас да му помогнем да трансформира отговорите в изрази, които удовлетворяваха крайните му цели. Той говореше, а ние слушахме и се стремяхме да уловим същината на казаното. После аз го записвах и му го прочитах отново и едва когато той бе напълно сигурен, че съм казал точно онова, което е искал, продължавахме нататък. Повечето от вечерите си прекарвах с него, като обсъждахме работата, извършена през деня. Това бе много изморително, но накрая постигнахме желания резултат. И така, тази книга, дори когато са използвани кавички за цитат, не е точно онова, което бе казал подиграващият враните, а по-скоро това, което му бях помогнал да каже. Дори и сега, когато пиша, съм принуден да редактирам и да избирам най-подходящите думи. Това може да смути някои читатели, тъй като те вероятно ще си помислят, че съм нагодил текста към собствените си възгледи. Не мисля, обаче, че бих спечелил нещо от това и през цялото време старателно го избягвах. Потвърждение на тези твърдения и присъствието на Далас. Такива ситуации впрочем са неизбежни, освен ако и двете страни говорят свободно и на двата езика, защото само в такъв случай могат конкретно да се въведат възприятията и усещанията. Сигурен съм, че и Джонга, Нейхард се е сблъскал с същия проблем, докато се е опитвал да предава на английски разказаното му от черния лос на Лакотски посредством преводач. Независимо от усилията на писателя и искреността му, хората, които той описва, са винаги малко по-различни от реалните подкрепа на тази истина, веднъж прочетохме подиграващия в раните части отговори черният лос, без да му казвам за кого е книгата. След известно време той ме попита иронично, за кого разказва тази книга. Когато му отговорих, поклати отрицателно глава и каза, това не е войчо ми. С това не искаше да каже, че разказът на Нейхарт е неверен или че материалът е изкривен. Имаше само предвид, че това не е начинът на изразяване на човека, когато добре познаваше и бе свикнал да слуша. Затова моята книга подиграващият враните е твърде простичка в сравнение с литературните качества на класическата говоричерният лос, написана от изискания поет, лауреат на Небраска. Аз исках моята да се доближи максимално до живия подиграваш враните. Обработката на песните, които той ми даде, е в съзвучие с казаното по-горе. Сгъстеното им звучене в оригинал може да се окаже трудно разбираемо за онези, които не са запознати с словесните асоциации в езика на племето Лакота. Така че моят превод на песните не е литературен. Въпреки това финалното им звучене удовлетвори подиграващия враните и те получиха благословията му. Няма смисъл да уточнявам всеки момент, през който получавах този втори вид информация от подиграващия враните. Това ставаше в дома му, на Беарбилд, в мотели, докато отивахме на някъде или се връщахме, по време на церемонии или докато се молехме заедно на открито. Най-често това беше продължение на цитираното в първата книга. До мен нещата стигаха по един и същи начин. Подиграващият враните никога не подчертаваше специално, че известна част от думите му трябва да бъде публикувана едва след смъртта му. Вместо това, докато говорихме на някаква тема, той вдигаше ръце с дланите нагоре, за да прекъсне за момент разговора. За мен това беше индикация да спра касетофона. От този миг, докато свършеше, трябваше да използвам само бележника си. Ако ми показваше даден ритуал, трябваше да го наблюдавам внимателно и след това да го възстановя по памет. В действителност не знаех дали този втори вид информация ще бъде публикуван изобщо. Можех да си отида и преди него, макар че той сигурно е знаел, че ще го надживея, иначе не би ми поверил тази задача така или иначе, вече изминаха почти 15 години от началото. Книгата не съдържа толкова тайни, свещени неща, а по-скоро лична информация. Според подиграващия враните специалните познания се дават на всички, за да ги използват в своя жизнен път. По свое желание или по волята на Лакантанка, ако почувстват, че така трябва, те могат по всяко време да се откажат от духовната и лечителска дейност и да предадат някои или всички тези дарове на човек или група от хора, които, според тях, го заслужават, включително и съответните свещени песни, които вървят с тези дарове. Заслугите се измерват от начина на живот на приемниците и тяхната преданост към Лакантанка, по тяхната работа, както и по едно допълнително, но вечно присъстващо условие, всичко да се прави в полза на другите. Внимателният читател сигурно ще намери мъна от сходства между разказаното ми от подиграващия враните и практиките на други коренни американски народи. Вероятно той не е знаел за съществуването на тези прилики от лични впечатления, защото контактите му с шамани извън територията на великите равнини бяха твърде ограничени. Той научаваше за другите племена от посетители като мен и беше добър слушател. Когато го запитах откъде идват сходствата между племената, отговорът му бе категоричен. Ние всички се учим от един и същ Бог, така че трябва да очакваме еднакви практики и учения навсякъде. Бележка на един симпозиум в Канада през 1977 година, Алан Вълчият крак, римокатолик от племето Чернокраки, каза, наследството, философията и посланията, които получават индианците от Бог посредством природата, са идентични с онези, които Исус Христос изпраща на християните. Бог отива при хората чрез Исус Христос и учениците му, точно както Той отива чрез своите представители в природата при индианците. Последното се нарича паганизъм. Няма разлика обаче. Това е същият Бог. Единствените разлики идват от местоживеенето и начините, по които смисълът достига до хората много преди да познаем писмеността, ние сме наблюдавали сезоните и природата, опознавали сме ги и сме се учили от старейшините, слушали сме висшите сили. В началото те са учили предните ни знанията са се предавали от поколение на поколение. Много рядко всъщност чуваме истинските гласове на Лакантанка и помагачите му, макар аз да ги чувам при духовните си пътувания, а два пъти чух гласа му по време на видения. Основните напътствия и съвети получавам по време на медитация с средствата за концентриране или чрез знаци, или посредством неща, казани ми от другите хора. Когато се моля и използвам моя жертвен жезъл, знам, че отговорът е на път към мен и го търся непрекъснато, докато извършвам ежедневните си задачи или изпълнявам даден ритуал. Трябва да се подчертае, че подиграващият враните бе убеден, че лакантанка притежава форма и съвсем не е безформена субстанция или нещо неопределено, чиято същност се разпространява равномерно в Вселената. Той вярваше, че за да обичаме Създателя, той трябва да има някаква форма, която бихме могли да си представим или да почувстваме, макар че смъртните не могат при живе да разберат как изглежда едно безсмъртно същество. Затова не бива да градим собствени, смъртни образи на Лакантанка и помагачите. Твърдения, сходни с този възглед, са разхвърляни из целия материал на настоящата книга и някои могат да предизвикат у читателя желание за съпоставка. Например, подиграващият враните загатва, че в духовните си пътувания е посещавал местата, обитавани от висшите сили и ги е виждал. Но въпреки подробните описания на изживяванията му, читателят не бива да забравя, че шаманите рядко се поставят фактите, които са видели. Всичко идва от Бога и това е достатъчно. Те просто приемат случващото се, потапят се в чудото му и му въздействат. Тази книга е изключение, защото накара подиграващия враните да се постави различните аспекти на своята информация и той се справи с завидна лекота. Обикновено шаманите не си губят времето с въпроси от рода на защо и поради какво, оставяйки ги на онези, за които решаването им е вид награда. Търсенето и изследването може да продължи безкрайно във времето, а жадуващите отговор личности си остават все така неизлекувани и нереализирани, докато подобните на подиграващи евраните се чувстват щастливи и наистина са такива. Когато се касаеше за Лакан Танка и неговите помагачи, шаманът се явяваше техен доброволен подчинен. В това не виждаше нищо ограничаващо го. Той разбираше, че Лакан Танка, най-висшият и най-свещеният от всички, дава на всеки изключителен ум и естествени сили, които да бъдат самостоятелно използвани, но също твърдеше, че ако се оставим изцяло в Божиите ръце, то ще е само за наше добро. Приемането на този факт е съществено за разбирането и впускането ни по безкрайните коренни американски духовни пътища. Духовността прониква и влияе върху всеки аспект на традиционния индиански живот. За коренните американци не съществува понятие като светски живот в чист вид. Ловуването е духовно приключение. Дори приложните занаяти и изкуства оживяват чрез молитвата. Изобщо това е начин на живот, който води към дълбоко уважение и почитане на природата. Древните индианци са живели в сплотени общности, не са прахосвали и замърсявали околната среда в степента, в която го правим ние, и повечето са участвали във войни много по-малко, отколкото се смята днес. Те не са имали нужда от ден на земята, какъвто честваме ние, за да стреснем хората и да обърнем вниманието им към появилите се опасности за самото ни съществуване. За тях всеки ден е бил ден на опазване на земята. Всичко това не е романтично надаряване с благородство на коренните американци, а установена истина. И макар в Северна Америка да е имало над 10 милиона индианци преди нахлуването на европейците, няма нито една следа, която да говори за увреждане или разрушаване на околната среда. Навсякъде, където е стъпвал за първи път европейският крак, е имало девствена красота от кристално чисти води и гъсти гори. След хилядолетно човешко присъствие не е имало и намек за застрашени от изчезване животински видове, каквито има толкова много днес. Някои антрополози смятат, че палеоиндианците, въоръжени с копия с каменни остриета, са изтребили мастодонтите, гигантските ленивци и саблезабите тигри, както и някои други видове. Но каквото и да са извършили индианците, то е нищо в сравнение с делата на неиндианците от периода на късния плейстоцен. Наред с многобройните невероятни неща, случили се през живота на подиграващия враните, възхвалите след смъртта му изтъкнаха изключително дълбоката му любов и приемане, насочени към всички раси хората признаха пламенното му желание да сподели с колкото се може повече индивиди Божиите дарове, както и съчувствието към онези, които не разбираха потребността от това. Оцеляването на света, казваше той, зависи от споделянето на това, което имаме и от нашето сътрудничество. Ако не го направим, светът ще загине. Първо планетата, след това и хората а после добавяше, онези, които се възмущават и говорят против разкриването на шаманските тайни, обикновено знаят най-малко. За опитващите се да запазят благодеянията само за себе си той нямаше време и не им обръщаше внимание. Подиграващият враните и черният лоз бяха убедени, че върховното същество, което почитат, е единният истински Бог от Библията, а това правеше потребността да споделят даровете му с всички хора дори по-силна. Бележка, ще обясня, каза черният лос. Какво всъщност е нашата лула? Мирът ще дойде при онези хора, които разбират, а то е разбиране, идващо от сърцето, не само от главата. Тогава ще разберат, че ние, индианците, познаваме единния истински Бог и му се молим непрекъснато. За съжаление бяха необходими векове, християнските църкви да признаят тези две истини, за общия Бог и за това, колко много могат да научат за духовността християните от коренните американци. Повтарям това повече от 20 години без особен ефект, така че с радост мога да констатирам факта, че най-после водещите църкви го признаха. Предлагам на вниманието ви следния цитат от един разтърсващ репортаж. На 16 октомври 1988 година, на място, където от три века е наложено изключително силно влияние на християнската църква, Сиатъл Таймс помести дълга статия, описваща как местните епископи и други лидери на 10 основни групи от църкви, две лютерански, две католически, една методистка, презвитерианската, баптистката, Обединената църква на Христа, християнската църква и епископалната църква, са отправили писмено извинение към коренните жители за дългогодишното участие на църквата в потискането на духовните вярвания и практики на местните племена и пледираха към индианците и ескимосите, да защитят легалността на своите духовни учения, молейки за упрощение и благословия. Ние вярваме, че духовната мощ на земята и древната мъдрост на вашите туземни вярвания могат да бъдат велики дарове за християнската църква. Ангажираме се да ви подкрепяме, за да се поправят старите грешки, да подпомагаме усилията на народите ви за увеличаване разпространяването на коренните религиозни учения, да окоръжаваме членовете на нашата църква да бъдат солидарни с вас в тези важни религиозни дела апелираме към нашите чеда да признават и уважават вашия изконен начин на живот, както и да опазват светите ви места и ритуални предмети. Често бяхме безчувствени и неосъзнати, и не ви помагахме, когато държавната политика ви преследваше несправедливо. При много други обстоятелства пак се влияехме от унищожителния расизъм и предразсъдъците на доминиращата култура, която толкова усърдно се идентифицирахме. И нека Богът на Авраам и Сара, и духовете на Кедъра и пастървата бъдат почитани и тачени еднакво. Непризнато от Божиите служители остана, че именно с помощта на църквата бяха унищожени и безвъзвратно изкоренени много от вярванията на коренните американски жители и последиците от този акт за тях и света, бяха огромни. Когато през 50-те години посещавах лютеранската теологична семинария, сега лютеранска северо-западна теологична семинария, нито един от водещите лектори не спомена и дума за коренните американци. Днес ситуацията е значително променена. Миналата година Минеаполис Старен Трибюн публикува на цяла страница статия от Марта Сойралан, озаглавено обединяване на християнските и индианските вероисповедания. Тъй като вестникът използва интригуващи подробности от книгата ми Танцът на слънцето в Пайнари Чиролсбът без да поиска моето съгласие, макар че посочиха откъде е материалът, ще цитирам части от техния богат на факти текст. Статията разказва за преподобния Стив Чарлстън, индианец Чокто, който чете лекции по обединяване на културите в лютеранската северо-западна семинария и твърди, че индианците имат запазена една свещена традиция, в много отношения сходна с старозаветната традиция на еврейските племена, която пък се счита едва ли не за първоисточник на християнството. Чарлстън не признат за един от основоположниците на една нова теология. Той казва следното той, Исус, произлиза от корен на Америка и прокламира Евангелието за нас, и сега нашата задача, като коренни американски християни, е да евангелизираме западния свят с революционното и реформаторско виждане каква трябва да бъде църквата през следващия век. Някога Бог дойде на земята като Исус, но дойде за всички хора. Новата теология всъщност представлява хибридна религия с корени и в християнството, и в традиционните индиански вярвания и еволюира като теология, обединяваща хората в свещен съюз. Нейни последователи станаха и бели, и индианци, търсещи начини за обединение на свещените и мистични елементи от двете традиции. Тази нова теология, продължава статията, е създадена от второ поколение семинаристи индианци. Те са дълбоко свързани с традиционните ритуали и могат да се изказват авторитетно пред бялото духовенство. Една от тях, препод. Марлене Хелгемо, индианка Уинебаго, е асоцииран пастор към Юниверсити Лютеран Черча в Холп в Минеаполис. Ето едно нейно изказване. Ние, християни и традиционалисти, вярваме в един Бог и трябва да повдигнем въпроси, отговорите на които са много важни за новите теолози. Хелгема участва всяка година в танца на слънцето в резервата Розбът и се надява, че новата теология ще следва духовните му контури. Тук и в други мои книги давам есенцията на танца на слънцето, тъй като само подиграващият враните го познаваше съвършено, като разкривам и как той се пречистваше и презареждаше с негова помощ, само за миг. За нас е необходимо, продължава тя, повече човешки общности, споделящи еднакви идеи и молитви, да влязат в кръга. Светът се нуждае от повече слънчеви танци. Статията в Старен трибюн цитира и препод. Върджио Фулт, индианец Лакота и епископален свещеник, чиято е Мемориал Чърч се намира в Сейнт Пол. Той ревностно практикува и двете религии, християнската и лакотската, мотивирайки се, че коренните ритуали са го направили по-добър християнин. Аз се моля, казва той, и на лакотски, и на английски. Хората ни трябва да чуят истината и в двата езика. Аз съм лакота, но съм и християнин. Аз съм и двете, събрано в едно. Моля се на единен Бог. Вероятно, четейки тези страници, бихте чули моята въздишка, колко пъти през последните 25 години твърдях същото. Благодарение на погледа ми към духовните истини през очите на изключителни шамани можах да разбера някои стихове от Библията много по-добре, отколкото от обясненията на професорите от семинарията. Фу от игра танца на слънцето в Ролсбът и дори прободе кожата на гърдите си, той танцува на онова място, което, по настояване на подиграващия враните и орловото перо, описах много подробно за поколенията. Някои хора бяха възмутени от мен след това. Чудя се, дали щяха да се възмутят и днес. Двамата изтъкнати водачи на танца знаеха какво искат от мен и разбираха напълно, че описанието беше пожелание на Лакан Танка. Това въжи и за двете книги, разкриващи живота на подиграващия евраните, тази и предишната. Щеше ми се, казва Фулт, да бях направил това преди да постъпя в семинарията. Щях да познавам много по-добре Библията и щях да разбера по-дълбоко живота на Христос. По време на танца на слънцето, се свързваш едновременно с физическата и духовната си същност и изпитваш уважение към святостта на всяко нещо. Ето това се опитваше да каже на съплеменниците си подиграващият враните. Статията завършва с още две прозрения, които заслужават повторение, най-вече защото и подиграващият враните направи същия коментар пред мен, а аз изрично ги подчертавам по време на моите семинари, посветени на коренните американци. И двете трябва да се имат предвид, когато следим разкритията на подиграващия враните в тази книга. Индианската теология, гласи статията, привлича мнозина бели природозащитници. Стотици други хора участват в ритуала на колибата за изпотяване в Минесота и другаде. Но индианските теолози изказват известни съмнения, че белите са привлечени само от отделни части и парчета на това учение, без да разбират цялото. Препод Джимми Игън, бял американец от ордена на езуитите, подчертава, че християните трябва да уважават индианската религия, а не просто да се палят от интересните ритуали и да ги използват за собствени цели, без дори да спазват необходимите към тях изисквания. Игън поддържаше огъня с колибата на изпотяването по време на слънчевия танц. Бивш мисионер в резервата Роузбът, сега той работи в дома за пенсионери Сенака в Второто внушение е свързано с огромните трудности, пред които са изправени новите теолози, последиците от 400 годишните опити да се унищожи индианската култура. Тези хора са притиснати между два свята, на индианците традиционалисти и на индианците, изповядващи християнската религия. Движението за права на коренните американци през 70-те години прокламираше опазване, почитане и практикуване на индианските ритуали и начин на живот. Повече от половината от индианското население днес избягва християнството, спазва собствените си традиции и не допуска белите до своите церемонии новата теология ще трябва да извърви дълъг път преди да бъде приета едновременно от белите и от индианците. Малцина от цитираните в Старен трибюн индианци присъстваха на слънчевите танци, които посетих и където научих доста неща, както и на други танци, водени от подиграващи евраните или орловото перо. Но независимо от това, всички те могат много да допринесат, тъй като са били ученици на подиграващия враните, Той познаваше и практикуваше почти цял век нещата, които християнското духовенство едва напоследък започна да признава. Лично аз приемам черния лос и враните за основоположници на новата теология, тъй като те първи изясниха това, което духовенството едва сега започна да обсъжда и даже навлязоха още по-надълбоко. Ако проследите процеса на отношенията между християни и традиционалисти през моята призма, вероятно ще решите, че останалата част от тази книга е изпълнена с референции за тях. Но това съвсем не е така. Имах амбицията да зафиксирам на литературна почва един от най-изключителните, повратни моменти от историята на християнската църква, едно завладяващо признание на коренната американска религия. Не храня иллюзии, че подобно развитие на нещата ще ескалира в пълно приемане на тези неща от страна на всички християнски църкви, или поне на большинството от тях. Но това е успешно и силно начало и заедно с коренните американци аз съм благодарен. А сега, след като всичко необходимо бе казано, книгата е вече само за подиграващи евраните. Сред проблемите, които обсъждахме с него, стана дума и за хората с ограничено мислене, пречещо им да видят чудесата в обикновените неща. Във връзка с това му разказах историята за ловеца, чието куче можело да ходи по вода. Когато му потрябвал свидетел, който да потвърди тази фантастична способност, единственият човек наоколо, видял чудото, се оказал един възрастен фермер. След като кучето повторило няколко пъти удивителните си способности и фермерът не казал нищо, ядосаният ловец го запитал не е ли видял нещо необичайно. Ами, отговорил провлечено старецът, след като ме питаш, това псе не може да плува, често след това, докато говореше колко трудно се стига до съзнанието на хората, подиграващият враните щеше да споменава кучетата, ходещи по вода и бавно да поклаща глава. Имам желанието да дам едно пълно описание на този свят мъж, който можеше много повече от ходенето по вода, и се надявам, че стандартните убеждения и предразсъдъци няма да попречат никому да види величието и красотата на неговото впечатляващо представене. Светецът, когато представям, не е съвършен, но се доближава до светостта повече от всеки друг, който някога съм познавал. След приключване на книгата подиграващия враните почти не се срещахме с подиграващия враните. Върнах се към изследванията си за индианците по Ебло и продължих да търся материал за нови книги на места като Оклахома, Нью Мексико и Аризона. Поддържахме връзка, посещавах го от време на време и помагах, с каквото мога. Понякога му водех хора, любопитни да се запознаят с него или надяващи се на изцеление дала звожда Торел и други приятели от Ролсбът ме уведомяваха редовно за състоянието му до момента на преждевременната му смърт вследствие на сърдечна криза. Нашият общ приятел Дарнал беше често при него и сигурно му е помагал и се е грижил за него повече от всеки друг през последните години от живота му. Моят добър приятел и чудесен певец от племето Оглала, бъди червеният лък, обичаше подиграващия враните и ме информираше за него, където и да се намираше. Оставам искрено признателен на всички тях, особено, когато ми се обадиха, че светият старец се нуждае от специална помощ и успях да помогна. Сред най-последните, които го опознаха, бе Джон Денвър, който му остана предан от мига на срещата им до края и правеше за него дори повече от нужното. Интервютата приключиха през 1977 година, когато подиграващият враните бе вече 87 годишен. Дори тогава той бе очудващо силен и здрав, продължаваше да лекува и да води слънчеви танци, напътстваше и направляваше народа си и винаги бе на разположение за всички събития и нужди на племето. Кейт, втората му жена от 1958 година, беше най-вярната му подкрепа и помощ, макар че през по-късните си години се разболя и страдаше силно, което много го притесняваше, най-вече защото тя не пожела нито веднъж да я излекува по традиционния начин с жертвените от дарове. Той не можеше да разбере причината. Тя го бе виждала как лекува стотици други, дори в по-лошо състояние от нейното и често присъстваше, докато той ми показваше своите невероятни способности. Въпреки това я обичаше нежно и след като я загуби ми призна, че отдавна е знаел за това, и заедно с нея си е отишла и голяма част от мотивацията му за живот. Подиграващият враните страдаше от артрит в коленете, което се отразяваше в някаква степен на подвижността му. Беше му трудно да се изправи от седнало положение, а също и да сяда. Вместо това той просто падаше надолу. Ала веднъж станал, ходеше нормално, сякаш бе напълно здрав. Един ден му казах, Франк, ти би могъл да излекуваш тези твои колене, ако поискаш. Да, отговори той, но лака и татка бе толкова щедър към мен, че сърце не ми дава да моля за още. Един приятел, канадец, който по лични причини иска да запази анонимността си, ми написа дълго писмо за двете си посещения при в раните, едното с болната си майка през 1985 година, а второто с жена си през 1987 година. Ще уважа желанието му и по-голямата част от хубавото му писмо ще остане непубликувана. Но има някои неща, които, надявам се, ще бъдат полезни за читателите. Писмото бе придружено и от две снимки от 1987 година, където подиграващия враните изглежда добре, но е много по-слаб от последния път, в който го видях. Канадецът, когато ще наричам Лай, бе научил от него близък, който бил при подиграващия враните по времето, когато бяха правени снимките, че старецът вече не изпълнява различни церемонии и е предал магическия си възоб на по-млад мъж. Приемникът, обаче, загуби правото да бъде шаман и бе мъртъв. Изглежда не бе възприел сериозно предаването на силата и е трябвало да изтърпи последствията. За мое очудване нямаше съобщение какво се бе случило с магическия възопит, и като тук разкривам някои от чудесата в него и начина, по който те бяха използвани, предполагам, че очудването ще е споделено от всички. Лай занесъл на подиграващия враните няколко екземпляра от първата ми книга, която имал късмет да намери в Торонто няколко месеца преди това. Подиграващия я пише Лай. Целуна книгата и изглеждаше много доволен, че я вижда. Многобройните копия, които му давах, винаги изчезваха много бързо. Помоли ме да седна до него и се обърна към рисунката, която ти му беше направил, иллюстрация на неговите търсения на видения сред скалите в Беарбиот. След това ми разказа на английски как говорил с животните и изглеждаше много развълнуван от спомена. Беше щастлив, че книгите са негови и каза, че имал приятели, на които би искал да подари по една. При второто си посещение научих, че дал една книга по Матю Кинг, за когото ти споменаваш на няколко места в подиграващия враните и макар че старецът вече не изпълнява лечебни ритуали по времето на посещението на Лай, отишъл до спалнята си, която държал винаги заключена, дори когато си бил вкъщи, и донесъл парчета от някакви корени. Първият път, през 1985 година, той запали единния е край на корена с кибрит и го размаха пред лицето на майка ми, като и каза да вдиша дима навътре, защото това ще й помогне. Стана ми ясно, казва Лай, че подиграващия враните можеше да изпълни един ритуал без никаква специална подготовка. Той бе достигнал такова духовно ниво, къде го това бе възможно. При второто си посещение самият Уай бил неизлечимо болен и индианецът му дал изсушена билка, придружена от подробни инструкции как да се използва. Подиграващият враните не ми обясни при какви случаи се прилага растението, само повтори, че трябва да се спазват точно инструкциите. Три години по-късно, когато Лай ми писа, билката бе изпълнила своето предназначение и той бе още жив. Както вече споменах, бях шокиран от известието, че подиграващият враните е предал магическия си възоп и знаеки мнението му по този въпрос, съм склонен да се усъмня в достоверността на това твърдение, защото той предварително би могъл да проникне във вътрешната същност на всеки човек и да провери дали той е достоен за тази чест. Вероятно се бе случило нещо друго, което някой желаеше да остане в тайна. Със сигурност знам, че при последното ми посещение все още не се бе спрял на никого, комуто би могъл да помери цялостната отговорност да бъде ритуален водач и главен молител на танца на слънцето. Бележка в подиграващия враните, на страница 137, изброявам имената на онези, които той беше обучил да изпълняват отделни части от танца на слънцето. На страница 169, подиграващия враните се изказва оптимистично, че някой ще заеме мястото му, но през месеците, докато бяхме заедно, настроението му варираше между оптимизма и песимизма, без да бъде сигурен нито веднъж какво ще се получи накрая. Това, разбира се, не означава, че след пребиваването ми при него не е намерил някой достоен. Но ако се появи такъв претендент, много бих се радвал да го разпитам за някои аспекти матанца и така да преценя дали наистина е озарен от силата и притежава необходимите познания. Нищо не би могло да ме направи по-щастлив от веста за съществуването на легитимен наследник, тъй като традицията на танца на слънцето, както са се убедили и новите теолози, трябва да бъде продължена и той да се изпълнява според ритуалните изисквания. За съжаление след смъртта на подиграващия враните и неговия ученик, Орловото перо, вероятно са останали много малко истински обучени си укси, факт, който доказва мъдростта на двамата свещени мъже, които ме накараха да запиша детайлите на танца на слънцето в пълни подробности. По-добре да бъде така, отколкото да се загубят. Може би този начин трябва да се приложи към всички ритуали на коренните американци, тъй като с всеки изминат ден континуитетът им отслабва. Необходимо е съживяване на интереса на племената към възкресяване на древните обреди, тъй като, освен призоните и източните по ебло, много скоро единствените останки от древни ритуали ще могат да се намерят само в книгите. Дори сред хопите, един от последните и най-велики бастилни на старите традиции, древните структури се разпадат и вероятно си струва да се спрем за малко и да хвърлим поглед към религиозното им наследство, за да не изчезне и то, както при сиуксите и толкова други индиански племена успели да оцелеят в продължение на хиляда години, въпреки редките и оскъдни зърнени реколти, осигурявани и предизвиквани от великолепни танци за дъжд, едва преди 20 години спокойните и миролюбиви хопи навлязоха в новото време, принудени да продадат, както и техните съседи, навахите, правата за добиване на въглища и вода от млек меса на една мирна компания, снабдяваща с гориво енергийните централи на Южна Калифорния, Феникс, Аризона и Невада. От тогава племенното управление стана зависимо от плащанията на Пибоди Колумайн и водните ресурси на хопите бързо намаляха. Изворите пресъхнаха, кладенците не функционират и единствената река, която тече днес през резервата, е съвсем бавна и е станала солена водното ниво на Каиента, общината, живееща близо до мината, е спаднало с 42 фута, откакто тя се разработва. Междувременно племето Хопи отдавна е разделено на две, една част, която е против мината и друга, която иска парите от нея. Работещите в мината Хопи живеят в фургони, имат телефони, телевизори, пикапи и заведения за бързо хранене. Сега те имат много по-малко време за религиозни ритуали и церемонии. Промените донесоха много криминални престъпления, пиянство и наркотици, непознати преди. Старейшините на племето, като Томас Баняка, на 83 години, смятат, че всички проблеми проистичат от работата в мината. Той, например, е убеден, че тя е разклатила сериозно религиозния живот на племето и заплашва с изчезване древната култура, помогнала им да оцелеят. Онези, които одобряват мината, считат, че удоволствията от живота са по-важни от културата, особено когато тази култура е белязана от значителна бедност. И все пак те трябва да признаят, че независимо от мината безработицата все още надхвърля 40% и средният доход на едно семейство е само 5000 долара годишно. За съжаление е факт, че докато мината работи, а тяхната култура умира бавно, хопите неминуемо ще стигнат до деня, в който, подобно на сиуксите и други племена, ще разберат тъжната истина, че заедно с културата си те са изгубили своите корени, същност и самоуважение. Когато това стане, парите няма вече да са от такова значение и духовните им водачи от ранга на подиграващи евраните също ще са намалели. Някой може да си помисли, че западните си укси не са имали мина за продаване. Имали са. Техният трудник се е наричал Елек в Сауд Дакота и днес той е по-ценен, отколкото Блек Меса би могла да бъде някога изобщо. Силуксите били принудени да продадат черните хълмове, своята свещена земя, на правителството на САЩ през 1868 година за едно парче земя в резервата и от тогава животът им станал много по-лош и труден. На погребението на подиграващия враните присъствали поне 700 души, необикновено голям брой за погребение в Пайнарич, явно доказателство за това колко уважаван и обичен бе той. Сигурен съм, че всеки от присъстващите е получил по един или друг начин някаква помощ или облегчение от подиграващия враните и това е само една част от многото, за които се е погрижил но това присъствие е потвърждение и за още нещо, което не бива да пропускаме, нещо, което с времето ще става все по-болезнено за всеки един. През последните години си уксите и други индиански племена успяват да наложат тезата, че преди нашествието на белите холистичното здраве и лечение са били емблема на техния живот. Набляга се на очевидните достоинства на традиционния начин на живот и се подчертава силата на старата мъдрост. Проблемът е, че докато устни свидетелства за традициите все още има, то живите им доказателства се изгубват във времето. За силуксите подиграващи едвраните е може би последното живо доказателство за това, което те изповядват. През последните 100 години той въплати е в себе си и в начина си на живот всичко, което хората смятат за важно и велико. 2. Малките кухи кости Великият шаман Черния лос казваше, лекувах с помощта на силата, минаваща през мен. Разбира се, лекувах не аз. Това бе сила, идваща от външния свят, а виденията и ритуалите ме превръщаха в нещо като дупка, през която тя стигаше до двуногите същества. Ако само си помислех, че го прави аз, дупката щеше да се затвори и никаква сила нямаше да мине през нея. И тогава всичко, което бих могъл да направя, щеше да е пълна глупост. Веднъж, докато обсъждахме с подиграващия враните как човек служи на висшите сили, аз го попитах. Съгласен ли си с черния лос, че лечителят е нещо като дупка, през която лакантанка и помагачите преминават, за да помогнат на хората. Много пъти разговаряхме с Войчом и стигнахме до единомислието, че висшите сили са ни научили точно на това. Ние сме просто дупки. Но понеже аз използвах кухи кости при лекуването, реших, че е по-добре да се мисли за шаманите като за малки кухи кости. Всички шамани ли са кухи кости, през които работят Лакантанка, Тункашила и помагачите. Да, те действат в нас и през нас. Силата идва първо при нас, за да ни направи това, което трябва да бъдем и после потича през нас и навън към другите. Споделих с него, че шаманите по ебло се отъждествяваха с тръби и ми разказваха как това въздейства върху техния живот. Стана ми интересно, че и подиграващия враните използва същите определения и се питах дали, превръщайки се в куха кост, бе минал през същите четири етапа, през които минаваха те. Първо извикваха в себе си лакс штанка за да ги освободи от всичко, което би спирало проникването му, неща като съмнения, въпроси и съпротиви после се осъзнаваха като чисти тръби, готови да се изпълнят с надежда и способности и нетърпеливи да приемат силата. През третия етап осъзнаваха силата, която нахлуваше в тях, и накрая отдаваха енергията навън, на другите, със съзнанието, че изпразвайки се, висшите сили ще ги изпълнят с още повече енергия за отдаване. Бележка, за сравнение, племето Кахила от Калифорния вярвало, че щом шаманите придобият силата си, трябва да се освободят от личността си по начина, по който обелваш портокал, така изхвърляш и старите си навици. Те не трябва да се обръщат назад, а да вървят напред, да бъдат силни, защото понякога животът може да загрубее. Замълчах си, но се питах възможно ли бе да се сблъскам тук, във великите равнини, с същата идея. Ако това бе вярно, то се превръщаше в поредното доказателство на взаимното ни убеждение, че след като познаваме и се молим на един Бог, съвсем естествено е Той да предава на всички, които го обичат, еднакви уроци. Още на следващата сутрин подиграващи едвраните отговори на повечето ми въпроси, когато излязохме заедно навън за молитва в лявата си ръка, през която носеше приметнато сгънато одеяло, той държеше барабан и палка, а в дясната – своята лула и опушващи принадлежности, този път морска раковина, пълна с сладка трева и перо от скален орел. Обикновено подиграващият враните извършваше опушването, той го наричаше правене на дим, по два начина. За лични цели, при опушването на ритуални предмети, запалваше сплетена на плитка или просто усука на сладка трева и я размахваше около на над предмета. Ако нямаше такава, използваше изсушен пелин. В други случаи, когато имаше нужда от повече дим, смесваше сладка трева, изсушен пелин и тютюн с една голяма морска мида и ги запалваше. Щом преценеше, че пушекът е достатъчен, раздухваше тлеещата жари с помощта на орловото перо насочваше дима към останалите участници в ритуала или към предметите, които щеше да използва. След като тласваше дима в определената посока, развяваше перото и го правеше толкова красиво, че ако човек затвореше очи, имаше живото усещане, че около него кръжи истински орел. Ако това ставаше в колибата на изпотяването, бихте могли да чуете дори острия писък на орела. Щом стигнахме до мястото, където обикновено се молеше, той разгъна одеялото в правоъгълна форма, може би една четвърт от големината му, и го разтла на тревата. После сложи мидата в източния край на одеялото и запали тревата с кибрид когато димът беше вече достатъчно гъст и сладкият му мирис изпълваше въздуха наоколо, той взе перото, за да опуши първо мен, после себе си и накрая одеялото. След това се обърна с лице на изток, свали очилата си и коленичи върху одеялото. Часът бе седем сутринта и слънцето вече обряваше местността лицето на подиграващия враните се озари и слънчевите лъчи изгладиха бръчките по него. Изглеждаше много подмладен. Затвори очи и пое дълбоко дъх седем пъти, подготвяйки се да се потопи в ритуала, който смяташе да изпълни. Когато бе готов, отпусна ръце в скута си в формата на купа и зачака отговора на Лакантанка. Докато той извършваше своята церемония, аз размишлявах върху неговото потъване в нея и се питах какво ли се случва с ума в този миг. Старият свещен мъж и други шамани ме бяха научили, че колкото по-навътре потъваш и колкото по-дълго оставаш там, толкова по-голям ще е успехът на твоето търсене цялостната идея и е постигане на състояние на пълно сливане с лакантанка и помагачите. Когато състоянието бъде постигнато, те те просветляват и водят, като ти дават спокойствие и сила, надежда и енергия. Времето, прекарано в това състояние, никога не е загубено на празно и обратно пропорционално на времето, което прекарваме в разрешаването на неприятни и трудни задачи. Обикновено се втурваме и захващаме с делата си, защото няма време. И ако изобщо се помолим във връзка с ситуацията, то е само за миг, защото на преден план стои мисълта колко много работа ни чака. После прекарваме целия ден, погълнати от задачите си, докато накрая приключим, изнервени и изцедени. При потъването наистина прекарваме дълго време в молитва, но получаваме от висшите сили необходимата ни енергия и насоки, за да се справим с същите задачи много бързо, удовлетворени и свежи. С все още затворени очи подиграващият враните започна да загребва с две ръце от гърдите и корема си, като че ли изтребваше цялото зло и всичко отрицателно загребваше с пълни шепи и изхвърляше навън. После изпъна ръце към небето и остана така поне две минути, гледаше нагоре и се усмихваше широко. Беше щастлив както винаги. След това започна да лавя невидими неща във въздуха и пъхаше пълни шепи в главата и тялото си. После ги изваждаше оттам, с ръце една до друга пред себе си, и ги раздаваше на невидима аудитория невидима за мен, но, сигурен съм, съвсем реална за него. Изпълни тези движения без да пророни и дума, след което взе тъпана, заудря го леко и запя песента на звуците. Това беше песен, в която сричките носеха мелодията, но нямаха смислово значение. Лакота наричаха този ритъм параден, защото бе и равен и се използваше в тържествени моменти. Ако Кейт беше с нас, щеше да нададе вик тремоло, за да изрази своето щастие и благодарност. Когато песента свърши, все още коленичил, подиграващия враните насочи чибука на лулата си в четирите посоки, нагоре към Лакантанка и Тункашила и надолу към майката земя. После се обърна към мен и каза. Току-що Лакантанка и помагачите ме превърнаха в нова куха кост. Винаги преди да лекувам някого, да водя или да участвам в церемония, се осамотявам и ги моля да ме подготвят по този начин. Ти казала Кантанка и Тункашила. Повечето авторитети смятат, че това са две имена за една и съща идентичност. Не, отговори категорично подиграващият враните. Ние имаме три главни божества, подобно на християните. Лакантанка прилича на Бокотец. Тункашила е синът. Силите и майката земя взети заедно са като светия дух, и тях петимата аз наричам помагачите на Лакантанка. Когато говоря за всичките седем същества, понякога ги наричам висши сили. При молитва с лулата си насочвам чебука и нагоре към Лакантанка, а малко по-надолу към Тункашила но Лакантанка и Шила мислят, действат и ни наблюдават отгоре като едно. Така че всъщност има само един бог. Когато казвам Танка, имам предвид и Шира. Бележка, виж подиграващият враните, Р. 58. Идеята за триединния бог е по-популярна сред индианците, отколкото обикновено е прието да се смята. Една вечер вожда на един клан от племето Зони говорихме за техния бог на войната. Той го нарисува и ми обясни, че най-голямата фигура на рисунката отговаря на християнския бог отец, по-малката фигура, свързана с главната, на сина, а четирите големи пръчки, свързани с основната фигура, на Светия Дух. Продължи да ми разказва, че богът на войната не само закриля зоните в битките им срещу човешките врагове, но им помага срещу всички форми на злото, включително и срещу съмнението и егоизма, или каквото и да било друго нещо, пречещо на церемониите им. Подобно на повече гозони и вождат на клана посещаваше рима католическа църква и на това се дължеше позицията му. Това, обаче, не можеше да обясни защо богът на войната, предхождащ нашествието на белите, винаги е бил това което беше и сега, голяма фигура, свързана с нея по-малка фигура и четири пръчки. Видях, че правиш четири вида движения с ръце, казах аз с искрен ентусиазъм. Хо, отговори той, държейки ръцете пред себе си, свити в юмруци. Първоначално помислих за препятствията в мен самия, които биха могли да се изпречат на пътя на Лаксмтанка и помагачите, когато те работят в мен и чрез мен. След това ги помолих да ги примахнат и да ме превърнат в чиста кост. Те го направиха и аз, почувствал, че препятствията излизат, ги сграбчих и изхвърлих навън. Извършил това, се почувствах освежен и пречистен. Видях се като куха кост, светеща отвътре и празна. Огледах се отвътре да проверя дали е останало още някое препятствие или нечистотия, но нямаше нищо такова. Разбрах, че съм готов да служа добре на лакантанка и протегнах нагоре ръце, за да изразя своята благодарност и щастие. Незабавно почувствах силата, навлизаща в мен, и помагах на проникването й. Беше прекрасно и енергията ми нарастваше, докато целия се изпълних с сила. По едно време мислех, че ще експлодирам. Тогава видях хора от всички раси около себе си и им отдадох енергията. Те бяха много благодарни и аз почувствах радост от споделеното отдаване. Раздавайки се, почувствах прилив на нова, още по-мощна енергия и това беше чудесно подиграващият враните ме погледна внимателно и изучаващо, очаквайки отговора ми. Ето как се превръщам в малка куха тръба, каза той. Бях доволен от обясненията му и се отпуснах назад да поема дълбоко дъх, защото по време на целия ритуал като че ли бях забравил да дишам. Накрая запитах. И когато си готов да лекуваш, тогава, не ме остави той да довърша въпроса си, вместо много хора виждам само онзи, когато ще лекувам. Докато в мигове на усамотение, като този, служа на всички хора, червени, черни, бели, кафяви или жълти. Може ли всеки да се превърне в малка куха кост, за да работи лакантанка в него и чрез него? Попитах аз. За да станеш свещена личност или шаман се изисква специално призвание. А иначе всеки може да се превърне в кост и да служи на другите. И когато го направи, ще се убеди, че в извънреден случай на спешност може да извърши каквото и да е за половината от времето, необходимо при други обстоятелства. А в мига на превръщането си в кост е в състояние да твори велики дела ако нямам време за нищо друго, преди да се заема с лечението на някой, правя мислено поне това. Когато говорим за кухите кости, каква е разликата между свят човек или шаман и обикновен човек? Най-чистите кости служат най-добре на лакантанка и помагачите, а свещените хора и шаманите работят най-усърдно, за да се пречистят. Колкото по-чиста е костта толкова повече вода можеш да налееш през нея и тя ще тече по-бързо. Същото се отнася и за енергията, а именно свещеният човек е онзи, който се пречиства най-добре от всички. По-късно, докато седяхме пред дома на подиграващия враните, говорихме за шаманите в Пайнарич, Розбът и другите силукски резервати. Може би тогава за първи път стана въпрос как да различим истинските шамани от имитаторите. След това още много пъти обсъждахме същата тема и аз обединих цялата информация в едно, така се получи текстът, събран в следващите няколко страници. Всяко прозрение бе дошло в момент на вдигнати длани и предполагам, че шаманите, истински или фалшиви, ще прочетат с интерес следващите пасажи от книгата. Бележка на страница 53 и 54 от книгата Подиграващи едвраните, той изброява най-изтъкнатите церемониални вождове и свещени мъже на западните сиукси. Как един сиукс става шаман, попитах аз. Някои мислят, че сме избрани за това, докато сме все още в отробата на майка си. Може и да е вярно, тъй като повечето от нас започват да стават такива още като деца. Имаме странни усещания и мислим за висшите сили много повече от другите деца. Играем по-малко игри, по-малко се занимаваме и с други неща. Усамотяваме се и наблюдаваме какво се случва с нас. Разбира се, всичко това е дело на Лакан Танка. Той се вглежда в нас и ни опознава. В действителност той и Тунка Шиланизуват. Бележка, за разлика от другите лакотски шамани и свещени мъже, подиграващият враните не мислеше за Лакаптанка и Тунка Шила като за едно и също същество. Те бяха едно цяло като ум и дух, но бяха различни същества когато определяше ролите им, той оприличаваше Танка на Бог Отец от Библията, а Тункашила на Сина, Исус Христос. Защо, казваше той, трябва да има две имена за едно същество и защо легендите за нашето начало говорят за личност, като Тункашила, дошъл по нашите земи преди много време и живял сред нас. Никой не казва, че това е било Танка. Затова, по време на молитва, насочвам лулата си първо към Лакантанка, после към Тункашила и четирите посоки и накрая към прамайката земя. Постепенно ние все повече се отваряме към висшите сили. Все едно, че телата ни са покрити с дубки, през които те проникват в нас и ни изпълват, а нашите молитви и желания излизат и се възнасят към тях. Освен това сме готови да се откажем от много от обикновените удоволствия на живота, за да станем шамани. Нуждаем се от време, за да се научим как да прилагаме получената сила при лекуване, изцеление и помагане на хората ни на всякакъв възможен начин. Докато всичко това става, ние постепенно се променяме, така че с всеки изминал ден навлизаме все по-надълбоко в трансформацията. Тази промяна не ни отдалечава от обикновените ни задължения. Продължаваме да извършваме ежедневните си домашни дела и да даваме своя принос за нуждите на общността. Всъщност, всичко, което шаманите правят, е за тяхната общност и племе. Призвани сме да бъдем кухи кости за нашия народ и за всеки друг, на когото бихме могли да помогнем, и от нас не се очаква да търсим силата за лични нужди или слава. В действителност ние, костите, се превръщаме в обединяващата лула, която свързва в едно лакантанка, помагачите и общността. Това ни дава насоката на нашата лечителска и целебна дейност и ни показва начина на живот, който трябва да водим. То също ни кара да се занимаваме само с неща, които не носят големи приходи. Ние трябва да сме силни и устойчиви и стриктно се придържаме към тези изисквания, в противен случай ще получим много малко духовна сила и най-вероятно ще се откажем от лечителската си и целебна работа. Непосредствените уроци от нашите човешки учители, какъвто беше за мен стремето, изискват да спазваме традицията при извършване на ритуалите, тя е дори по-важна от целителството. Излекуването на един конкретен индивид е важно предимно заради урока, който то дава на общността. Общността трябва да продължава да осъзнава, че Лакантанка и помагачите са винаги с нея и не бива да се страхува. Изцелението на някои неин члени дава тази сигурност и необходимата сила да продължи напред пред лицето на болката и нещастието. Така че всъщност шаманите са в центъра на всяко важно събитие, което се случва в живота на общността и племето, а движението и разпределенето на силата ни дава още по-голяма енергия когато става дума за общността или отделните личности, изрично подчертаваме колко по-важно от изцелението е предварителното предпазване. Ако сме подготвени, може да не избегнем нараняването, но ще се защитим от унищожението. За съжаление нашите хора започнаха да забравят за това и плащат трагична цена. Когато бъдат повелени, те не намират начин, нямат силата, която да ги изправи на кръка. В какво, попитах го, се изразява разликата между свещените мъже и шаманите. Силата владее изцяло живота на един свещен мъж. Тя влияе на всичко в нас. Познанията ни и разбирането за нещата се натрупват по-бързо, а връзката ни с висшите сили и енергията е различна от тази на шаманите. Освен зума свещените мъже и жени имат повече начини за получаване на енергия и привеждането и в действие. Можем да лекуваме другите и себе си по-лесно и бързо. По-често достигаме върхови мигове и опитът от тях е по-дълбок и траен. Свещените личности могат да пътуват с силата на духа си до местата, обитавани от висшите сили, и могат да се превръщат в животни или птици, които ходят сред хората и отглеждат какво става при тях. Именно свещените хора са онези, които племето или общността вика в тежки ситуации, и точно те постигат най-впечатляващи резултати. Затова ние сме малко наброй за всички времена и само ние можем да покажем на хората цялата сила в действие. Затова ни наричат свещени мъже или жени но всички шамани също се отличават от обикновените хора. През повечето време те изглеждат като другите, но всъщност са различни. Те мислят по друг начин. Случват им се странни неща. Имат просветления, които другите нямат. Точно различните мисли и изживявания им помагат да достигнат върховете, необходими за работата им. Друга съществена отлика при нас е, че в сравнение с хората, които не лекуват, или с обикновените лечители, ние сме по-емоционални. Това ни дава възможност да достигаме по-лесно и по-бързо върховните мигове. Благодарение на емоциите, докато изпълняваме ритуал или лекуваме някого, можем бързо да променяме скоростта, с която се движим към кулминацията. Друго нещо, присъщо на свещените хора, е, че знаем кои сме. Имаме ясна представа за себе си. Това не е самохвалство. То е истина. Знаем, че сме част от историята на Силкента и щом сме станали кухи кости, няма граници за делата на висшите сили в духовния свят в нас и чрез нас. Дори физическите ни тела не са пречка за нас, тъй като духовете ни могат да излизат извън тях и да пътуват из спиритуалния свят. Ние сънуваме, имаме видения и фантастични мисли. Това започва още от детството. Благодарение на тези свои способности сме винаги готови, ако Лакантанка и помагачите решат да ни заведат на места и да ни покажат неща, които другите, поради затвореното си съзнание, може никога да не видят. Силата, която получаваме, е предназначена за лекуване, изцеляване, ясновидство, решаване на проблеми и намиране на изгубени хора или предмети. Тя работи също и за разпространяването на любов, за трансформиране и осигуряване на мир и плодовитост. Не можем да предаваме силата си на другите, защото източникът на тази сила не е в нас. Тя идва в нас и се движи чрез нас, понеже сме кухи кости, но принадлежи на лакаптанка и помагачите. Те са източника и всички благодарности са за тях. Животът на свещения човек се изпълва с енергия. Друг начин да го опиша е, че ние сме като напоени сюнгери. Постоянно мислим за енергията и тя лесно влиза в действие. Животът ни е като вихрен танц от енергия и хората виждат това и ни уважават. А това значи, че пие винаги сме пред очите на хората и поведението пи трябва да е съвършено. Аз не споря, не се бия, не мразя, не клюкарствам и не съм произнесъл и една клевета. Не съм преследвал жените и винаги съм контролирал страстта си към тях не съм докосвал жена пациентка другояче, освен по местата, наложени от лечението. Не съм се възползвал от никого. Не съм взимал пари за нечие изцеление или съвет към някого, освен подаръците, носени ми от благодарност. Не съм докосвал алкохол или опяти, дори не съм употребявал пейот, както правят привържениците на коренната американска църква. Лакантинка може да ме изведе много по-нависоко, отколкото който и да е наркотик. Благодарение на всички тези неща и духовния ми начин на живот, хората ме уважават. Но най-важното е, че за тях аз съм отражение на лакантанка и помагачите. Аз не съм те, но чрез мен и начина ми на живот хората виждат тях. Животът ми бе много щастлив и пълен. Не знам дали би могъл да бъде още по-добър. Лакан Танка не ми е казвал да избягвам нещата, които споменах. Просто сам стигнах до извода, че без тях животът ми ще бъде по-хубав. Една от причините, поради които не мога да намеря достоен свой заместник, е, че много малко хора са съгласни да водят такъв нравствено чист и умерен живот. На думите изразяват желание да го направят, но в действителност не искат да се откажат от удоволствията и материалните неща. Също така можеш да разпознаеш истинските шамани от фалшивите по това, което ще ти поискат замяна на помощта си. Според местоживеенето си всеки има определени потребности, за да съществува и да плаща сметките си. Но ако поискат повече от това честно заплащане, бяга и надалеч от тях. Те са само обикновени имитатори и имат ограничена сила. Може да се изразяват добре и да изпълняват впечатляващи церемонии, които да те очароват и завладеят, но това няма да са традиционните истински ритуали, идващи директно от висшите сили. Запомни, че злото също може да извършва церемонии. Най-силната ни защита срещу него е нашата лула. Използвам моята при почти всяка церемония. Лулата е свещен дар за сиуксите и за нас тя олицетворява връзката, която имаме с лакантанка и помагачите. Да държим лулата в ръце и да я използваме по време на ритуал е почти същото като християнин да може да държи Исус Христос в ръцете си, докато се моли. Както вече бе казано многократно, цялата дейност на подиграващия враните като свещен мъж, въпреки задължаващата и същност, бе един танц на живота и той твърдеше, че само докато е танцувал този танц е бил самия себе си. Беше жизнен и магнетичен човек и времето, прекарано с него, бе само по себе си духовно изживяване. Всеки, който е бил с него, индианец или външен човек, ще го потвърди. Разказаха ми как веднъж, когато бил на 98 години и нямал никаква физическа възможност да води светски разговор, го посетил известният актьор Робърт Дениро. Актьорът просто прекарал два дни до него и след това описвал събитието като най-върховното изживяване през живота си. Разбира се, енергията, действаща в подиграващия враните и чрез него, подсилваше още повече неговия магнетизъм. Но той винаги подчертаваше, че цялата му енергия, както собствената му, така и получената в добавка, е предназначена само за полза на другите. За него това бе естествена гледна точка и в нея нямаше нищо необикновено. Единственото, което го задачаваше, бе невъзможността му да разбере защо всички не можеха да се чувстват като него и защо не можеха да водят неговия начин на живот. Попитах го какъв съвет би дал на онези, които чувстваха в себе си сила да лекуват или призвание за това. Те трябва, отговори той, да се стремят към небесата и да си поставят такива цели и задачи, които в началото да им изглеждат недостижими те трябва да изпитат удоволствието от предизвикателството, но не бива да търсят съвършенството. И някой ден може би ще се доближат до него. Ако, от друга страна, се прицелят по-низко, ще останат завинаги там. Дори провалите носят позитивен опит. Те ни смиряват и ни карат да открием и поправим грешките си. Грешките освен това ни карат да практикуваме, докато станем по-добри. Във връзката ни с Лакантанка няма нищо автоматично или механично. Той ни учи да откриваме как сме устроени, за да можем да изживяваме нещата по-пълно и дълбоко. Отказът е най-големия провал. Не го допускайте. Ако нещата не вървят, оставете работата за известно време, но пак се върнете към нея. Опитът ни дава увереност и ни подготвя да посрещнем големите изпитания, когато дойдат. Как лекуваш? Попитах го, няма ли някаква опасност или риск? Той се засмя и отговори. Започнах отдавна и то с дребни проблеми, от нищожни наранявания и случаи, които не бяха критични. Малко съм объркан, казах аз щом лакантанка и помагачите ти казват какво да правиш, защо изобщо е необходима практика. Подиграващият враните въздъхна и поклати глава, след което се изправи. Това, че енергията се движи в нас и изтича през нас, каза той, не променя факта, че сме човешки същества с ограничени възможности. Висшите сили са принудени да ни използват такива, каквито сме, макар че с времето се усъвършенстваме и ставаме по-леко бреме за тях. Има ли някакви основни правила, които учениците трябва да спазват? За да станеш чиста куха кост, трябва първо да живееш като мен или да започнеш, ако не си го направил вече. Трябва да обичаш всички, да поставяш на първо място другите, да бъдеш морален, да поддържаш ред в живота си, да не извършваш нищо престъпно и да имаш благ характер. Ако не постигнеш всичко това, лесно ще бъдеш измамен и ще се превърнеш в куха кост за силите на злото. Както вече казах, трябва да служиш на висшите сили и да имаш разумни очаквания. Ако искаш от хората, на които помагаш, повече от това, което могат да дадат, ще получаваш енергия от силите на злото и тя ще разрушава всичко, към което се стремиш. Също така, ако хората идват при теб просто от любопитство или защото търсят чудеса, не ги приемай. Лакантанка и помагачите имат по-важни задачи от тези да задоволяват любопитството на невярващите. Най-голямото чудо не е нещо невероятно, това са хилядите променени животи, Чудесата никога не създават вярващи. Един свещеник ми каза, че веднъж Исус нахранил 5000 души с няколко риби и малко хляб. Но когато последващата сутрин те отново дошли за закуска, мислейки, че са намерили безплатен ресторант, той не ги нахранил и те се разотишли. Чудесата не създават вярващи. Но всичко това е свързано с вярата, възразих аз. Хо, отговори подиграващият враните, онзи, който е решил да бъде истински шаман, трябва да е човек на вярата, защото само тогава може да се постигне реален успех, при това само с хора, които също имат вяра. Добрите намерения не са достатъчни и извиненията също не са достатъчни. Шаманът и пациентът едновременно трябва да са потопени във вярата, за да се стигне до реално проявление на лечението или изцелението. И какво още? Истинският шаман и свещен човек не се опитва да мами, да премята някого или да го прави на глупак. Напротив, той е онзи, който винаги работи най-упорито и учи най-прилежно го имаме силата да изпълняваме волята на Лакан ние вършим работата си без прекъсване. И макар че животът ни е в баланс, ние никога не си губим времето. Хората могат да вършат всякакви неща, дори изли. Разбира се, шаманите се нуждаят от време, за да усетят нещата наистина и да знаят как те действат в действителност можем ли да знаем какви усещания предизвикват дъждът и снегът, без да сме ги почувствали? Как да разберем какви чувства буди танцът на слънцето, ако не изпитаме преживяванията на танцора? Можем ли да познаем страданието, без самите да сме страдали? Шаманът се нуждае от добро чувство за хумор. Знаеш, че обичам живота и обичам да се смея. Смехът разчупва напрежението. Той е много добър лечител и ни помага да не взимаме живота прекалено на сериозно. Лакантанка и помагачите са водачи на епохите. Били са и винаги ще бъдат. Ние идваме и си отиваме, но свещеното колело се е завъртяло още преди нас и ако изпълняваме изискванията на Лакантанка, то ще продължи да се върти и след нас. Не е ли вярно тогава, че шаманите и свещените хора обикновено живеят по-дълго от останалите. Има много белокоси шамани. Какво ще кажеш за това? Очите му заблестяха, както винаги, когато щеше да каже нещо впечатляващо и вълнуващо. Разказаха ми, каза той, за извора на младостта. Но това е само мечта. Ако хората наистина искат да са здрави и да живеят дълго, има реален начин за постигане на това. Трябва да се отдадат на лакан танки и да водят духовен живот. Тогава ще постигнат покоя, освобождаващ ги от страха. Ще разберат, че лакан танка и помагачите са навсякъде около тях и няма болест, от която да не могат да се излекуват. Страховете не съществуват. Хората трябва да са спокойни и да не бързат за никъде. Докато са все още млади, няма да боледуват от язви или внезапни инфаркти. Имал съм няколко сърдечни атаки, но първата дойде едва след 85 годишна възраст. Духовните хора нямат тревогите и опасенията на останалите, те не се притесняват дали ще станат вождове и не се чудят как да се харесат на другите, за да напредват в живота. Вместо това се занимават с неща, които им носят лично удовлетворение. Чувстват се добре и се грижат съвсем естествено за себе си, когато се налага. Описанията ти, казах, създават една идеална картина, но може ли тя да бъде и реална? Какво значи реална? възможна, вероятна, която може да се случи. Той помисли върху това за миг и ми отговори с въпрос. Не трябва ли винаги да помним, че Лакан Танка не изисква от нас да правим всички тези неща сами? Той върви с нас по пътищата на живота и прави онова, което ние никога не бихме могли да направим сами. Можеш ли, попитах го, да дадеш примери за дълголетие, постигнато благодарение на духовен живот. Аз съм единият, каза той без следа от колебание. Черният лос е друг такъв. Чарлз червеният облак е на 89. Железният облак и баща ми. Има много имена, които бих могъл да изредя и съм го правил за теб, в книгата подиграващият враните. Но ще отбележа, че тази картина се променя повечето от моите хора започват да странят от лакантанка и с всеки изминал ден примерите намаляват. 3. Костите в действие. За всички древни народи всичко, свързано с живота и смъртта, се концентрира в енергията. Едно от най-ясните обяснения на този костелив орех, намираме в схващанията за енергията на бушмените кункот Калахари, Южна Африка те са описвани от някои автори като най-примитивното племе, живеещо в наши дни, макар че други учени представят тяхната култура като изключително необикновена и богата. Те са дълголетници и водят начин на живот, характерен за времето от преди 20 000 години. Кунг вярват, че Бог, наречен Гаона, влива по време на раждане в стъпалата и глезените на хората сила или енергия, наречена Нум. Те имат специален целебен танц за нейното разиграване, т.е. за раздвижването и освобождаването на енергията. Независимо, че всеки споделя съвременния човешки начин на мислене и страда от слабости в поведението, при хората, които са специално обучени и тренирани за това, но може да продължи да се изкачва, докато по време на споменатия танц достигне точката на кипене когато се превръща в кия, трансово трансцедентално състояние. Тези индивиди придобиват способността да служат като канали за гална и да лекуват, предсказват, както и да оказват други ценни услуги на хората от своето село и посетителите от други места, танцуващи с тях. Разбирането на подиграващия враните за енергия бе сходно с това на Кунг, макар и обяснението му за нея да бе по-различно и със сигурност по-дълбоко. Всъщност, възгледите му се различават и от тези на някои коренни американци и външни наблюдатели, въпреки че разясненията на черния лос, записани от ней Харти Браун, показват, че и двамата сподиграващи евраните са имали широки схващания за енергията, нейната природа и функциониране. Що се отнася до концепцията за врящата енергия, нека си припомним мисълта на подиграващия враните. Когато човек е в контакт с Бога, има специално усещане. По време на лечебния процес чувствам как се зареждам с енергия и съм развълнуван. Знам за тези неща, защото се случват вътре в мен. Когато хората се обръщат към мен за помощ, за изцеление или каквото и да е, докато изпълнявам церемонията, усещам силата и надигащата се енергия. Тогава знам, че мога да ги лекувам. Духовете ми дават да го разбера. Те влизат дори вътре в мен и ми дават увереност и сила. И аз се чувствам добре, когато това се изгражда в мен. Коренните американци и външните наблюдатели не са единодушни относно определението за сила, но най-общата им гледна точка е, че тя идва директно от свръхестествен източник или източници и най-доброто й описание е като удивителна електрикоподобна енергия, която обхваща Вселената. Силата присъства навсякъде и във всичко, като количеството и варира някои дори стигат до там, че наричат съвкупността от проявленията на тази сила Бог. Той съществува във всичко, така че е напълно правдоподобно да кажем, че всеки от нас, в някакъв смисъл, се явява част от Бога. Това, обаче, не беше разбирането на подиграващия враните за силата. Тъй като по време на разговорите ни той употреби многократно думата сила, Помолих го да ми обясни какво точно има предвид и какво значение влага в тази дума. Това бе едно от нещата, които той приемаше за предварително дадени и нямащи нужда от обяснение, така че трябваше да направи усилие, за да отговори на въпроса ми. Предварително знаех, че това няма нищо общо с личната сила, както обикновено се твърдеше на подиграващия враните не му пукаше много за социалния статус или положението в обществото. Той не се впечатляваше от политици, директори на корпорации, спортни герои или филмови звезди. След като помисли известно време, с поглед зареян в пространството, той каза. Първо, Лакантанка съдържа цялата духовна сила в себе си но той обича споделените неща, затова е дал енергия на майката Земя и на всяко от съществата, които е разположил в основните или междинни посоки, като юго например. След това им казал, че когато вярващите човешки или други същества ги повикат на помощ, трябва да им изпратят сила и да ги спасят. Чувал съм, казах аз, че някои племена, като хопите например, мислят, че четирите същества се намират в междинните посоки. Хо, отговори в раните. Лакантанка казва на всяко племе да вярва по начините, които му вършат най-добра работа. Разликите идват от местоположението им и от начина, по който възприемат духовните неща. Твоите възгледи, отбелязах аз, се споделят от шаманите на много племена. Веднъж, започна той, отидох на конференция на коренните американци в Минеаполис. Докато бях там, гостувах на един шаман от племе, живеещо в щата Вашингтон. Той живееше на 2000 мили от земята на народа ми. Но неговият бог бе научил предшествениците му, че той е източникът на цялата сила. Този мъж вярваше също, че всяко нещо притежава дух. Даже скалите и растенията имат дух. Той каза, че много бели не виждат това, защото нямат връзка с духовните сили на прамайка Газемя. Аз споделям всички тези вярвания. Правилно ли е, ако кажем, че духовната сила присъства навсякъде? Попитах аз. Не. Всеки един, Лакантанка, Тункашила, пра майката земя и съществата на четирите посоки има своя собствена сила. Силата не присъства навсякъде, тя е там, където са те и така ни заобикаля. Тя е отгоре, отдолу и във всичките четири посоки. Освен това определена енергия е получило всяко нещо във Вселената, когато е било създадено, Слънцето, Луната, звездите, скалите, животните, птиците, рибите, растенията и хората. Бележка. Браун не записал думите на мерния лос, че великият дух, Лакантанка, е във всички неща. В дърветата, травите, реките, планините, четириногите на крилати народи, но по-важното е, че той е над всички тези неща и създания. Подиграващият враните не използваше названието Велик Дух за Лакантанка. Предпочиташе, най-висшият и най-свещеният. Присъства ли енергията навсякъде във въздуха? Не, отговори той и оформи с ръцете си кръг. Тя просто ни заобикаля. Взе една пръчка и нарисува малка диаграма на Земята, за да ми покаже нагледно какво точно има предвид, когато казва заобикаляни. Ти употреби фразата някаква сила, казах аз. Значи ли това, че всяко нещо получава различно количество сила. Получава това, от което има нужда просто за да оцелее. Отбелязах си, че използва думата обикновен като противоположност на необикновен и продължих нататък. Твоят живот не е бил обикновен, казах аз. Как прилагаш току-що казаното към собствения си опит? Той обмисляше отговора си и очите му блестяха, докато седеше на стола, наведен напред. В момента говориш за човешките създания, каза Гой. Лакантанка влага естествена сила във всеки човек при раждането му. Като пораснат, Гой или тя могат да я използват за добро или зло. Могат да строят големи градове, големи кораби, самолети, бомби или оръжия. Могат да изобретят всички чудесни неща като хладилници, телевизори и телефони. Всеки образован и талантлив човек може да направи това, без значение дали вярва в Лакантанка или не. Това е свободно даден дар от Лакантанка. Забелязах, че той не ограничи силата само в стъпалата и глезените, подобно на кунг, а наблегна, че тя ни се дава при нашето раждане и е разпределена едновременно в ума и телата ни. Освен това и невярващите, и вярващите еднакво получават природна сила. С какво е по-различна силата за онези, които вярват в Лакантанга? Попитах аз. Вярващите могат да се извисяват над обикновения живот. Те могат да правят онова, което белите наричат чудеса. Ако искат да придобият някои от знанията и способностите на Лакан Танка, Тунка Шила, прамайката земя и съществата, могат да призоват духовна сила и да я добавят към своята собствена. Значи, има съществена разлика в силите, свързани с светския живот, и онези, които се отнасят до духовния, казах аз. Какво значи светски? Запита той. Животът в ежедневието, противоположен на духовния живот. Той поглади брадичката си преди да отговори. Има природна сила и духовна сила, но едно време моят народ не е отдалял ежедневния живот от духовния. Всичко е било духовно. Ние сме били изпълнени с тази духовност. Едва сега правим разликата. Отношението ни е било духовно и Лакан Танка и помагачите му са били включени във всичко, което сме мислели и правили. Аз и останалите традиционалисти продължаваме да живеем така. Кажи ми, как действа духовната сила и какво точно представлява? Как я призоваваш? И какво се случва, когато го направиш? Освен по време на церемония, Духовната сила не присъства в човека или в ритуалния предмет, така че да можем да кажем, че сме изпълнени от нея или че ритуалът или предметът са енергийно заредени. Не можеш да излекуваш болен и да му кажеш, аз го направих, можеш да ми благодариш за това. Бележка, моля да имате предвид, че ако в повечето случаи за по-голяма яснота използвам думата пациент, подиграващият враните не го правеше. Онези, които идваха при него там винаги назоваваше по име, или ги наричаше човекът. Те имаха своята идентичност и той не искаше да си помислят, че ги третира като поредни номера или по друг, неличен начин. Висшите сили и техните помагачи правят това в нас и чрез нас. Ние също помагаме, но само като кухи кости, през които те действат. Повечето хора си мислят, че си струва да твориш велики неща, но най-голямото и трайно преимущество, което имаме, е, че силите и помагачите все още се съгласяват да работят в нас и чрез нас, независимо от някои неща, които мислим, казваме или вършим. Какво по-велико от това да бъдеш ума, очите, ушите, носа, устата, дланите, ръцете и краката на Танка тук, на земята? Как ще опишеш духовната сила? Можем ли да я наречем енергия или електричество? Понякога тя се усеща като енергия или електричество, когато се движи в нас или минава през нас. Но духовната сила е наистина специален вид познание, приличащо на ключ, който отключва вратата или бутон, който задвижва енергията. Тя е онова прозрение, заради което си струва да разбиеш бента на познанието. И други могат да съберат същото количество информация, което имаме ние, но няма да успеят да я задвижат. Те не стигат до никъде, защото не са призовали силата и не им е бил даден ключът или бутонът, чрез който да я задвижат. Бележка. Черният лос е съгласен и с това, тъй като откриваме да казваме на е силата идва чрез разбирането, силата на церемонията е в разбирането на нейното значение. Никой не може да живее добре, освен ако не е в унисон с начина, по който съществува и се движи свещената сила на света. Разбрах за какво говореше подиграващият враните. Всеки от нас е имал моменти, в които е събрал пълната информация за даден проблем, но не знае какво смислено да направи с нея. Ние отново и отново мислим за това, но нищо не се получава. Ала някой ден идва мигът на прозрението, онова внезапно аха, осветяващо пътя, по който да тръгнем. И всичко се оправя. Така че духовната сила не е енергия, присъстваща навсякъде, тя е първичният двигател, онези ключови прозрения, дадени ни от Лакан Танка и помагачите. Как тогава получаваме тези просветления? Какво е необходимо, за да получим тези бутони или ключове? Попитах аз. Какво трябва да правим? най-напред ритуално пречистване чрез дим или вода и след това да се оставим на лакантанка да ни превърне в чисти кости, за да действа в нас и чрез нас в полза на другите. Ти си виждал тръби, задръстени от нечистоти или минерални отлагания. Хората са като тези тръби, а отлаганията са нещата, които поставяме като пречка пред лакантанка, молейки го за помощ отгоре на всичкото какви неща поставяме като пречка пред него. Съмнение, вина, неохота, страх, егоизъм, желанието той да ни каже как и кога точно ще стане онова, което ни интересува. Ти казваш, че трябва да правим всичко в полза на другите. А ако го направим за наша изгода, грешка ли е да се търси помощ за лични нужди? Разбира се, че ще молим за персонална помощ, но мисълта, която ще ни ръководи, трябва да бъде, че искаме помощ, за да помогнем на другите. Не бива да имаме егоистични подбуди. Волята на Лакантанка е да работим за другите, а по същата воля другите ще се грижат за нас. Такъв подход от страна на общността създава силна и обединена група, чието глас е по-мощен и има по-големи шансове да бъде чут от Лакантанка и неговите помагачи, отколкото самотния индивидуален глас. Този подход ни дава повече лично удовлетворение, отколкото ако се опитваме да помогнем само на себе си. По радиото чух една песен, в която се пееше, направих го сам. В това няма нищо, заради което да се гордееш и човек, който живее по този начин, не може да е щастлив задълго. Онези, които живеят един за друг, разбират, че любовта е спойката на съвършения съюз. Съвършеният съюз означава да поставиш другите пред себе си. А когато те те поставят пред себе си, получава се съвършената любов, тогава няма нужда от притеснения за равенството. На лице е нещо много по-добро. Освен това, равенството е непостижимо, защото човекът, с когото искаш да се изравниш, не стои на едно място, в очакване да го настигнеш. Докато се изравниш с него или нея, той или тя ще са вече другаде. Как точно призоваваш в себе си Лакантанка, съществата или прамайката земя? Попитах аз. Ела с мен, каза той наведе се и взе една малка плътнена твърдичка и съд вместимост една пинта, изправи се и тръгна към потока. Щом стигнахме до него, напълни съда с вода. След това отряза жобното си нощче една върбова пръчка с диаметър четвъртинчия под кастри, докато стана около 12 инче на дължина. Свие на малък обръч и свърза двата и долепени края сивица кора от дървото това не е единственият начин, по който ги призовавам, каза той. Правил го с моята лула и по време на танца на слънцето с цветни парчета плат. Но когато съм сам вкъщи, или на Беарбилд, или на някое друго свещено място, го правя по този начин. Той коленичи и разчисти един инчов квадрат на земята пред себе си. След това откъсна стиска пелин от растящия наоколо и покри изчистеното място с него. Във всеки ъгъл постави парче от светена тъкън, което трябваше да символизира съществата на основните посоки. Върху този ултар сложи малкото платнено магическо възобче, което бе донесъл, отвори го и извади шест твърдички от еленова кожа, съдържащи от светен прах като във всяка турбичка имаше по един от шестте цвята на посоките. Имаше и няколко малки четчици, изделани от пръчки, с заострени краища. Той седна на земята, погледна ме, за да се увери, че наблюдавам внимателно всеки детайл, след което отпусна ръце в скута си. В дясната държеше обръча, а лявата бе свила с формата на чаша, в очакване да получи даровете, за които бе сигурен, че ще му изпратят кантанка и помагачите. Затвори очи и пое дълбоко дъх седем пъти, за да се отпусне и подготви. Знаех, тъй като предварително ми бе разказал, че при всяко вдишване визуализира въздуха, навлизащ през върховете на пръстите му, проследява пътя му към гърдите си, задържа го за миг и го изпуска, насочвайки го към корема, краката и стъпалата и накрая го изтласква през пръстите на краката си. В края на седмото издишване щеше да е напълно отпуснат и освободен от външни дразнители. Това беше начинът за изолиране от натрапници и зли сили, който индианците по ебло извършваха, като насипваха цветен прашец или поставяха бели ленти на прага на домовете си, докато провеждаха церемониите в селата си. След като приключи с дишането, той започна да пее тихо, призовавайки по този начин Лакантанка и помагачите, и с нарастване на концентрацията веждите му се сбърчиха. Минаха няколко минути преди да отвори очи. Тогава взе едната четчица, топна я във вода и я потопи в червения прах. Нарисува тясна червена ивица върху малкия обръч. После направи същото с жълтия цвят. Очаквах да използва всичките четири цвята на посоките, както и синьото, и зеленото, но той не го направи. Сякаш прочел мислите ми, протегна обръча напред към мен и каза. С помощта на малкия обръч се махам от пътя на лакантанка и помагачите. След като знам, че силите са във всяка от посоките, от човешка гледна точка ще избера тези, за които мисля, че са най-тясно свързани с моя проблем. Но аз не притежавам мъдростта на Лакан Танга. Само той и помагачите знаят коя посока е наистина най-подходяща във всяка ситуация. Така че с помощта на малкия обръч те ми казват това, като правят избор вместо мен и следвайки тяхното ръководство, бързо разбирам защо са избрали именно тези сиви. Взех обръча и го разгледах, но все още имах нужда от допълнителни обяснения. И как точно, попитах, те избират посоките вместо теб. Щом затворя очи и запея, обръщам взора си малко нагоре и поглеждам към вътрешната страна на челото си. Там се образува малък черен екран и като се съсредоточа върху него, не след дълго нахлуват цветовете. Те идват по различен начин и в различно време. Моят наставник, стремето, ме научи да запомням или първите два цвята, които виждам, или най-ярките два. После трябва да нарисувам тези два цвята върху обръча, като водач към съответната посока, към която да се обърна и отправя молбата си. Лакантанка знае, че ако трябва да се призовават повече от два цвята, може да се получи объркване. Ако дойде цвят, различен от тези на посоките или на лакантанка, или на майката земя, то това е моят цвят и се предполага, че аз трябва да обърна взор навътре към себе си и да се огледам добре. Това е част от получения отговор. Това същото ли е, като да получиш видение? Не, това наричам виждане. Но за него ще ти разкажа по-нататък. А дали силата идва в момента, в който рисуваш цвета върху обръча? Не. Лакантанка и помагачите не идват лично, просто е осъществен контакт с тях. Може да се каже, например, че са вдигнали телефона и са готови да разговарят с мен но силата просто идва при мен и започва да действа, щом се концентрирам с помощта на неща като магически обръч или кристал, дадени ми от лакантанка. Всяка от висшите сили има свое животно или птица пратеники след като сме използвали средството за концентриране, този посредник идва и донася кошница, пълна с дарове, носещи отговори. Как пътува силата? явява ли се под формата на светлинни лъчи? Или като птица? Тя идва при мен през лулата ми. Лулата е като воден мъркуч, който ме свързва с източника. Щом насоча чибука и към някое от съществата, то ми изпраща чрез нея силата си. Например, силите на южното същество са раждането, живота и съдбата когато искам да науча повече за тези неща, за да реша някой проблем или да постигна определена цел, то ми изпраща информация за раждането, живота и съдбата. Говорим за тях и то ми показва връзката между тях и моя проблем. После ми посочва какво да направя, за да задвижа тази информация. При хората, които нямат лула, силата идва по въздуха. В света навън, казах аз, напоследък хората много говорят за онова, което ти наричаш средства за концентрация, само че те ги наричат средства за фокусиране. Ще имаш ли нещо против, ако ги наричам така заради онези читатели, които са свикнали с това название? Така ще бъде още, добре, отговори той. Под средства за концентрация имаш предвид древните ритуали и индивидуалните ритуални предмети, дадени на твоя народ от самото начало. И мислите също. Всичко, което ни помага да се съсредоточим и ни увлича все повече и повече в разговора с Уикантанка и помагачите се явява средство за концентрация. Спомена за задвижване на силата. Искаш да кажеш, че когато идва при теб, тя не се задвижва автоматично, независимо, че си я приел. Да. Дори когато влезе в нас, силата не се задвижва от само себе си. От нас се иска нещо повече, за да я приведем в движение. Ние трябва да покажем своята вяра и ангажираност, извършвайки нещата, на които са ни научили висшите сили. Като начало трябва да дадем на силите да разберат, че доброволно приемаме да бъдем техни служители в полза на другите. Постигаме го чрез пост и молитва. Приготвяме си място за молитва по начина, завещан ни от предците, и го използваме постоянно като място за връзка с силите. Когато правим това, използвайки едни или други мисли или средства, ние вървим по пътя на предците всяка мисъл или средство води до следващи такива, докато на молбата ни бъде отговорено. Наричам това следване на древните пътеки танц на живота, въпреки че истинският танц е само част от него. Вървенето не спира, докато умрем. Най-важното е да оставиш лакантанка и помагачите да те водят и след това търпеливо да чакаш отговорите те не изпращат веднага пратениците с тези дарове. Понякога трябва да ни подготвят, за да разпознаем отговорите, когато дойдат и да ги използваме по най-добрия начин. Като размислих върху казаното от подиграващия враните, ми стана ясно, че динамиката на духовните сили е просто изключителна. Освен предимството, което ни дава доброволно приетата роля на служители, всяка наша способност и качество допълнително се пускат в действие. По този начин постигаме максималното. Само оценката ни и чувството за лично достоинство се издигат до най-високия си предел и даже го надскачат. Подиграващият враните получил от стремето, железни облаки директно от лакантанка и помагачите солиден арсенал от мисли и конкретни средства за фокусиране, с които да работи. Били му дадени безброй много начини за реализация и разнообразни пътища за осъществяване на всяка индивидуална цел и решение. Затова там, където други шамани се проваляли, той винаги успявал, като при това никога не почувствал досада или безразличие. Знаеш Евро също и безброй начини за съхраняване на силата. Винаги, когато оставаше сам, използваше времето за зареждане. Нощта мили в интервалите между изцеляващите процедури той изпълняваше ритуали, които го изпълваха като куха кост, така че бе постоянно в готовност да остави силата да тече през него. Бележка като един пример колко съдържателен и универсален е бил този подход на коренните американци, може да послужи вярата на племето Кахила от Калифорнийската пустиня, че цялото знание по проблеми като загуба или деформиране на душата, е дадено от Бога. Той казва на шаманите какво да правят. За всеки болен, търсещ изцеление, методът е различен. Няма точно определени модели понякога се използват билки, понякога изсмукване, понякога масаж. Бог им казва на къде да издухват дима или къде да поглаждат сорловите пера. Винаги Бог е онзи, който разкрива конкретния начин на изцеление чрез шамана. Като обобщение на казаното до тук за силата, мога да добавя, че подиграващият враните смяташе, че ние не само получаваме естествена сила при раждането си, но и сме заобиколени от духовна или свръхестествена енергия, едно спиритуално знание как да получим и задвижим силата. Всяко човешко създание се ражда с естествена сила, но ако искаме да постигнем нещо повече и да извършваме в себе си и чрез себе си такива спиритуални чудеса, като трансцендентално лечение и изцеление, освобождаване от страха и ползотворност във всяко начинание, трябва да се доверим на Лакантанка, прамайката Земя и съществата от четирите основни посоки, като призовем тяхната духовна сила. След установяване на контакта можем да ги помолим да ни изпратят своята индивидуална духовна сила, която да добавим към нашата природна сила. По този начин придобиваме необходимото ни познание, за да успеем да разберем какво ни е дадено, включително и начините, по които можем да задвижим силата. Процедурата по получаване на силата е първо пречистването, второ да станем чист канал, през който да действат висшите сили, трето с помощта на фокусиращите средства да тръгнем по пътеките, завещани ни от предците, където ще намерим водачи и начини за осъществяване на целите, и четвърто, да отдадем тази сила на другите. Извършили това, навлизаме в духовния танц на живота и оставаме там до края на дните си. Трябва да имаме предвид, че този танц е всеобщ, в него участват всички и така си помагат един на друг. Чрез това споделяне всеки получава нужното му внимание и грижа. Използва се модела на сиукския ритуал на раздаването, при които човек или семейство, оплакващи някого или искащи да изразят благодарността си, раздават наистина всичко, което имат на нуждаещите се семейства в общността. И когато се предполага, че дарителите са останали без нищо, случва се точно обратното. Традицията повелява семействата, получили даровете, да се погрижат за нуждите на първоначалните дарители. Като резултат се получава една взаимно обвързана и сплотена общност, където всеки е сигурен, че най-належащите му потребности ще бъдат удовлетворени. Раздаването се практикува все още по резерватите, макар че не е така широко разпространено, както е било някога. Тази идея е дълбоко възприета сред традиционалистите и можете да видите проявленията й, когато най-малко го очаквате. Наскоро ме поканиха да прекарам една вечер с коренни американци в затвора Ливенуорт в Канзас, и те ми казаха, че имат голямо желание надзирателите да им разрешат да изпълнят ритуала на раздаването. И понеже те не разполагаха с много вещи, предполагам, че искаха да си дадат взаимната подкрепа и кораж по един ритуален начин. Подиграващият враните би бил първият защитник на подобна идея. Процедурата на подиграващия враните за призоваване на съществата на посоките и техните атрибути. Едно. Направете малък обръч, 3 или 4 инча в диаметър, използвайки върбово или друго клонче или усука на хартия. 2. Дишайте дълбоко, за да се отпуснете напълно и да се подготвите. 3. Затворете очи и погледнете отвътре малко нагоре, към средата на челото си, приемайки го като празен екран. Направете екрана колкото може по-черен. 4. Концентрирайте се максимално и наблюдавайте цветовете на посоките, които идват с въртеливо движение върху екрана. Обърнете специално внимание или на първите два, които се появят, или на двата най-ярки. Нарисувайте ги върху обръча. Това са посоките, които съществата искат да призовете. Забележете, че черното ще излезе като сива линия. Север, червен камък, пратеникът е белоглав орел, отговаря за създаването на потомство, здравето и контрола. Запад, черен камък, пратеникът е черен орел, отговаря за обновлението, пречистващата вода и гърма. Мястото, където застава човек, се превръща в център на свещения кръг и не се налага той да се чертае. Но молителят визуализира кръга в съзнанието си. Изток, жълт камък, пратеникът е скален орел, отговаря за благодарността, мъдростта и разбирането. Лулата се насочва с мунт штука напред към посоката, от която ще се призове съществото. Юг, бял камък, пратеникът е бял жерав, отговаря за прераждането и е извор на обновения живот и съдба. След като знаеше посоките, чието сили щеше да извиква, подиграващият враните изчистваше себе си и с помощта на своята лула призоваваше съответните същества и техните атрибути или сили. Те идваха незабавно при него чрез лулата му, която служеше като канал за това. Той затваряше очи и релаксираше чрез дълбоко дишане, за да достигне най-пълното състояние на изолация и готовност за онова, което щеше да дойде потъвайки колкото можеше по-навътре в индиговия мрак. Стигнал там, оставяше съществата да водят мислите му чрез притежаваната от тях сила и да му помогнат да ги свърже с проблема, който трябваше да се реши. Използваше неограничено време, достатъчно, за да получи ясни отговори, без да насилва процеса. След това благодареше чрез приношение. Забележете, че когато използвате черния ментален екран и малкия обръч, за да определите кои са посоките, които да призовете в момент на необходимост, получените от вас цветове може да ви заблудят, понеже на пръв поглед е възможно да изглежда, че те нямат връзка с вашите потребности. Оставете се на съществата отгоре, защото те знаят по-добре от вас от какво имате нужда и ако се съобразите с показаните ви цветове, взаимовръзката им с вашия проблем ще стане абсолютно ясна. Системата на цветовете и посоките при чероките – изток, червено, земята на слънцето, успех, триумф, мощ, юг, бяло, лахала, планина, мир, здраве, щастие, други благослови и запад, черно, земята на смрачаването, смърт север, кафяво, благосклонност долу, зелено, земята, прераждане. Обновление подземен свят, жълто, почти същото като синьо. Системата на цветовете и посоките при апачите, юго-исток, тюрклазено синьо, син обръч, скален орел, премахване на страха от възмездие юго-запад, черно, черен обръч, черна мечка, премахване на страха от смъртта северо-запад, жълто, жълтобръч, пума, премахване на страха от незнанието северо-исток, бяло, бяло бръч, лисица, премахване на страха от поквареност. Системата на цветове и посоките при западните си окси, изток, жълто, жълт камък, скален орел, благодарност, мъдрост, разбиране. Юг, бяло, бял камък, бял жерав, прераждане, извор на обновения живот и съдба запад, черно, черен камък, черен орел, обновление, пречистваща вода и гръм север, червено, градателски червен камък, белоглав орел, създаване на потомство, здраве и контрол горе, синьо, съществата отгоре-долу, зелено, майката земя системата на цветовете и посоките при шаяните, юго-исток, бяло, скален орел, слънчева сила, пролет, живот, светлина, озарение, обновление юго-запад, червено, мишка, лято, невинност, растеж, атмосферно време и гръм северозапад, жълто, кафява мечка, есен, самоанализ, усъвършенстване, красота и урожай североисток, черно, бизон, зима, мъдрост, смърт, болест, вкученяване. Системата на цветовете и посоките при хопите, юго-исток, червено, червена царевица, грижа за предците юго-запад, синьо или зелено, синьо-зелена царевица, младост и ухажване северо-запад, жълто, жълта царевица. Зрялост, просветление северо-исток, бяло, бяла царевица, защитна медицина, осигуряваща дълъг и благочестив живот. 4. Хармония Лора Найсли пише в невидимата пирамида, тези древни специалисти на полета на словото, поетите, притежават и друго умение, което издига могъществото им дори над способността им да владеят умовете на своите съвременници. В допълнение развиват свръхестествена чувствителност за хода на времето. Те изследват живота даже по-задълбочено и от молекулярните биолози, защото се докосват до самия живот, а не до неговата частична структура. Айсли можеше да пише с лекота за коренните американци, тъй като много от тях са били и поети, поне шаманите със сигурност. Техните песни, молитви и молитвени формули намират поетичен изказ, а и те наистина се учат да живеят едновременно в миналото, настоящето и бъдещето. Тяхното времево измерение аз наричам епохата на безвремието, название, дошло от Филип Бруно, мой личен приятел, който пръв го определи така, защото не е свързано с никоя конкретна епоха. В безвремието всички епохи и времена се сливат. Не са прави тези, които наричат коренните американски традиции New Age, тъй като те не са такива. Излиза, че нещата, с които се идентифицират хората от New Age, са съществували за коренните американци още преди хиляди години, така че по-скоро става дума за приемственост. В хода на същата логика коренните американски ритуали и ритуално мислене привличат последователите на Нью Ейджа, въпреки че липсва обратната връзка. Освен това традиционният начин на живот на коренните американци не може да се ограничи в рамките на старата епоха, защото, макар и ритуалите да остават непроменени и енергията да се задвижва, само когато са спазени древните изисквания, коренните американци, виждайки нещата през очите на висшите сили, свързват употребата на свещените ритуали с нуждите на днешния ден. Бележка От християнска гледна точка твърдението на подиграващия враните за виждане през Божите очи не е пресилено. Апостол Павел пише на ефесяните, но Бог, понеже е милостив, поради огромната си любов към нас, даже и когато умираме от съгрешенията си, ни съживява заедно с Христос, чрез Божията милост, с която сме били спасени, издигани заедно с Него и ни оставя да седим до Него в небесата на Исус Христос, така че в идните времена да ни покаже неизмеримото богатство на своето милосърдие в милостта си към нас чрез Исус Христос. Миналото е постоянно свързано с настоящето, а двете са свързани с бъдещето, тъй като го правят възможно. Те карат хората да се замислят как осигуряват това бъдеще. Независимо дали се рисува върху обръч или се изпълнява ритуал в кръг, трите категории на времето са включени. Веднъж подиграващият враните ми каза. Нашите деца сме ние от утрешния живот чрез тях ние оставаме тук и така ще бъде с децата на техните деца, ако светът оцелее. Тази идея разпростирали се отвъд връзките между минало, настояще и бъдеще? Попитах глас. Връзките между времената са ни научили да мислим за връзката между много неща. Ум, тяло и дух са свързани. Не можеш да мислиш за едното, без да се съобразяваш с останалите висшите сили, шаманът и общността са свързани. Хората, другите същества и останалата част от мирозданието са свързани. Мисленето в подобни измерения ни предпазва от хиляди ограничения, повърхностност и егоцентризъм. Освен това разширява границите на съзнанието ни очевидно подиграващият враните разбираше нуждата от подобен род и да и по-добре от повечето хора я изразяваше ясно в благодарствената си молитва от четири части, когато оставяше храна на земята след ядене, когато приключваше даден ритуал, при лекуване и изцеление, както и в края на всяка лична молитва. Молитвените слова обикновено се пееха, макар че понякога ги изпяваше съвсем тихо. Във всеки случай беше различно в сравнение с другите му песни, понеже молитвите се пееха често и думите се променяха малко във всяка отделна песен. Най-общо се получаваше следното. Лакан Танка, благодаря ти за нашите предци, за живота, който те са дали на всеки един от нас, както и за съхранените традиции, които те са ни предали. Лакан Танка, благодаря ти за моя живот и за възможността, която си ми дал да те позная, да ти служа и да служа на нашите хора. Продължавай да увеличаваш човешките ми отговорности и ми помогни да добави още добрини към тези, които сте ми дали ти и предците ми. Лакан Танка, благодаря ти заради онези, които ще дойдат и ще продължат оттам, докъдето сме стигнали ние. Помогни им да съхранят традициите за поколението, което ще дойде след тях и така да продължи да се върти колелото. Накрая, Лакантанка, ти благодаря за моите приятели, които споделят сега с мен този скъпоценен миг. Моля се да ги благословиш и да бъдеш винаги с тях. Онова, което току-що написах за безвремието, не бе сред откровенията на подиграващия враните, направени с вдигнати ръце, а тема, която не бях засягал досега. Правил го едва сега, защото видях в неговия живот резултатите от това изключително отношение, чувството за единство и братство, което то носи, и как това усещане се разширява, за да обгърне цялото мироздание, та всяка част от него да се превърне в живи брат или сестра. То обхваща дори околната среда и екологията и е същност на световната хармония. Срещнах същото усещане за единство лапачите, когато се хващат за раменете и танцуват по време на празник, а така също и при церемонията на изгряващото слънце, когато апачските момичета честват навлизането си в пубертета. Единството намира израз и при съвременните танци на чероките, когато в един момент образуват редица, заставайки един зад друг, и станцова стъпка напред отпускат леко ръце върху раменете на човека пред тях. Целият живот на подиграващия враните бе подчинен на темата за единството. Отношението му към взаимообвързаността бе още един начин за усещане на своята принадлежност, място, удовлетвореност и покой. Последното той определяше като освободеност от страха. Само индианците, загубили културната си идентичност, нямат усещане за място или център. Традиционалистите притежават тези качества и те им дават вътрешна хармония, която ги прави дълголетници. Подиграващият враните живя до 99 години черният лос, до 90. Бащата на подиграващия враните, орловата мечка, почина на 98 годишна възраст. Дори в началото на века, когато продължителността на живота по света е била доста по-малка, отколкото днес, шаманите, които са разговаряли с Денсмор, винаги са били над 60 годишни. Има ли средство, попитах подиграващия враните, дадено ти от Лакан Танка, с помощта на което да фокусираш ума си върху връзката с останалата част от мирозданието. Този път стария шаман вдигна длани към небето. Превръщането, отговори ми той. Какво е това? Стремето ме научи да държа предмета в ръка и да се превръщам в него. Ако е твърде голям и не се побира в ръката, го държа в сърцето си. Изчаках да се наведа и да вдигне малък, сив камък. Той го постави на дланта си и започна внимателно да го отглежда, като същевременно продължи да говори. Лакантанка и майката земя са дали живот на всяко нещо. Това включва камъните, дърветата, водата и земята, върху която ходим. И както хората, животните, птиците, Боболечките и морските същества имат кръв в себе си, така и всяко друго нещо има мисли, чувства, възгледи и надежди. Какво правиш, попитах, за да се превърнеш в камък. Говоря му като на човек и го оставям и той да ми говори. Той ми разказва откъде идва, какво е видял, какво е чул, какво е почувствал. Сприятеляваме се. Така получавам цялостно нова картина за този камък. През това време променям отношението си към камъните и другите неща и разширявам съзнанието си. Колкото повече се превръщам, толкова по-мъдър ставам. По-късно щях да разбера, че подиграващият враните бе навлязал много надълбоко в превръщането. По време на даден ритуал той взимаше някой от използваните предмети и го притискаше към гърдите си. Когато го попитах защо го прави, отговори ми, че се превръща в него и се идентифицира с него, за да го почувства и разбере напълно. Докато наблюдавах разнообразните, интересни и леки жестове на стария шаман, ме занимаваше мисълта, че установяването на такава силна връзка е основен принцип на лекуването с пясъчни рисунки при племето Навахо. Когато шаманът Навахо, наричан певец, притисне различни части от тези рисунки към тялото на пациента, по този начин той се идентифицира с силите, които те представляват, а усещането му за живота и дълголетието се издига до света на свръхестественото. С други думи, благодарение на вярата си болният получава сили за дълголетие и това има чудодеен ефект върху неговата самооздравителна система. Вярваш ли, че камъкът или земята изпитват чувства? След като всяко сътворено нещо има своето съществено място в живота, равновесието и хармонията, значи то може да изпитва и чувства зависи от начина ти на мислене и от това какво е животът за теб. Ако вярваш, че нещо е живо, то е живо. Лакан Танка ни учи да възприемаме сътворението по този начин и когато го направим, усещаме проявлението на живота във всяко нещо и започваме да се отнасяме към него по-внимателно. Това обаче не значи, че можем да злоупотребяваме с тях или че не бива да ги използваме по един начин стъпваш върху нещо, за което не знаеш, че живо и изпитва чувства, и по съвсем различен, когато осъзнаваш, че ги проявява. В ежедневните си молитви се моля за здравето и изцелението на цялото творение, а не само за хората. И моля Лакантанка и помагачите да ми позволят да стъпвам върху майката земя с съчувствие и разбиране за всичко съществуващо. Бележка. Всички ритуали на индианците по ебло се правят в името на целия свят, а не само заради племето. Стъпваш ли върху мравките? Не, ако мога да ги избегна. Понякога, по време на разходка, не ги виждам и може да ги настъпя. А какво ще направиш, ако проникнат в дома ти и нападнат храната ти, ще им сложа малко храна на друго място и ще се опитам да ги изведа навън. А ако не те разберат и продължат да нахлуват. Лакантанка не ни позволява да пренебрегваме другите същества и те също не могат да ни пренебрегват. Тогава ще убиеш ли няколко? Ще направя това, което трябва, за да ги прогоня от къщата. Четох, казах аз, че без мравките останалата част от света ще изпадне в беда. Това е вярно за всяко нещо, каза подиграващият враните, като поклати глава. Едно от нещата, които не съм споменал по отношение на другите същества е, че те правят всичко по естествен начин. Ние действаме по избор. Животните и птиците убиват, защото за тях това е естествено. А ние убиваме не защото ни е необходимо, а защото искаме. Забележката на подиграващия враните ми напомни за толерантността към живота на Алберт Швайцер. Не знам дали той е имал предвид, че трябва да уважаваме всяко живо нещо и че нашият човешки живот зависи от отношението ни към другите. Може би това включва и двете. Така или иначе подиграващият враните бе отишъл по-далеч от Швайцер, тъй като вярваше, че трябва да ценим цялото мироздание, в това число одушевено и неодушевено. Знаеш ли за ужасните проблеми, свързани с околната среда, които унищожават съвременния свят? Попитах. Хората ми разказват за тях, а където и да отида, виждам замърсяване и разруха. Дори моите хора са се отказали от древните начини за справяне с това бедствие. Може ли да се излекува света? С Танка всичко е възможно. Без него не. Човешката природа, естествената сила, без допълнителната духовна, която ни заобикаля, е така устроена, че хората не правят онова, което е за тяхно добро. Бележка в книгата фулскроу, той говори за края на всички времена, който, както му било казано, е надвиснал над нас. Въпреки това вярваше, че този апокалиптичен край ще се отложи благодарение на промяна във вярванията и поведението на света, както и благодарение на справедливото приемане на протеста на силуксите срещу правителството на САЩ относно черните хълмове. Ако това е възможно, как и откъде да започнем? С само изцелението. Хората трябва да позволят на Лакантанка и помагачите да ги изцелят, за да разберат как действа изцелението. После това разбиране ще се пренесе от тях към останалата част от творението. Много отдавна хората са знаели как да го направят, но са забравили ние можем да се превърнем в кухи кости, за да спасим света, точно както можем да бъдем кости за лекуване, изцеление и помощ един към друг. Само човешките същества ли са виновни за настоящата ситуация? Само човешките същества имат властта да нарушават равновесието на Земята, а когато го направят, те нарушават собственото си равновесие. Това е като онова нещо, което австралийските аборигени хвърлят и то се връща към тях, бумеранга. Лакантанка така е сътворил земята, че тя прави всичко необходимо, за да се грижи за себе си. Всяко нещо има своето предназначение, мравките, червеите, лешоядите, вълците, речните камъчета, пясъкът. Когато разрушаваме което и да е от тези неща, разрушаваме самите себе си не можем нито да ги използваме, нито да ги унищожаваме, без да платим скъпо за това. Хората, обаче, го правят и то се обръща срещу всички ни. Майката земя крещи за това. Тя разтърсва земята, земетресенията, все по-силно, за да ни покаже как се чувства и да привлече вниманието ни. Лакантанка ми каза, че громотевичното същество ще изпрати големи наводнения, за да ни покаже голямата чистка, от която се нуждаят хората. Нашите деца ще плачат повече от нас и при посещенията си Лакантанка ми каза, че плачат им ще е продължителен и силен. Ти каза, че Лакантанка не ни наказва. Тогава какво мислиш за природните бедствия, че са уроци, които трябва да научим, Смяташ ли, че ако всички вярвахме и се молехме, нямаше да има земетресения и наводнения? Подиграващият враните не хареса въпроса ми и по лицето му разбрах, че го мами мисълта да не ми отговори. За миг се хванах, че се колебая дали той не премисля положението си. Но сбърках. Просто му трябваше време в райската градина не е имало земетресения, отговори той, но Лакан Танка променил това. От тогава започнали природните бедствия. И какво ни казва това? Не дай да вдигаш типито си в речно легло или до вулкан. След като продължихме да обсъждаме проблема за силата като нещо, дадено на всеки, подиграващият враните поясни, че без допълнителната духовна енергия човешката природа е склонна да използва силата само за себе си, а след решаването на належащите си ежедневни проблеми човек все едно ще пожелая да подчини останалата част от творението и да злоупотреби с нея, докато накрая, естествено, види, че е създал чудовище, което се е обърнало срещу него и много скоро ще го погълне като ни дават духовна енергия, висшите сили ни учат да не правим това. Доказателствата за правотата на подиграващия враните са на лице днес, когато ние изпитваме последиците от злоупотребите. Те ни заплашват, разбалансират и проникват дълбоко в нас. Бележка. Околната среда заема централно място в пресата днес, но за задълбочено четене препоръчвам следните заглавия. Бари Комонър, сключвайки мир с планетата, Рейчел Карън, Мълчаливата пролет, Джон Грибин, Парникът Земя, Джонатан Шел, Участта на Земята. По-пълна информация можете да намерите в библиографията на провеждането на първия ден на Земята преди 20 години известният учен Бари Комонер обърна вниманието ни върху невидимата скъпа цена, която плащаме за техническото развитие, което, от своя страна, унищожава околната среда. В най-новата си книга, сключвайки мир с монетата, той разкрива огромните усилия, които се полагат, за да се спася от разрушенията и ни показва защо, въпреки милионите долари, изхарчени за спасяване на околната среда, днес ние се намираме в по-окаяно състояние от всякога. Замърсяването на околната среда, заявява той, е неизлечима болест. Ако някога е изглеждало, че сме спасили Земята по пътя на рециклирането, контрола на замърсяването и използването на слънчевата енергия, и революцията е била в действие, оказва се, че сме се провалили твърде бързо. Усилията са били недостатъчно настойчиви, правителството е реализирало спекулативните си машинации, а частната индустрия решително се е противопоставила на промените. Самият факт, че в Съединените щати чествахме Ден на Земята на 22 април 1990 година и Международен ден на Земята на 5 юни 1990 година е тревожно потвърждение за нашия провал. Оценките за Деня на Земята или за действителната му роля ще останат в сянка за известно време. Изглежда, че все пак отделни индивиди и частни производители търсят светлина в тунела. Сигурно свидетелство за това е международното споразумение, забраняващо производството до края на века на флуоровъглероди, които играят основна роля за разширението на озоновата дупка. Също така голям процент от населението на САЩ, а предполагам и на Европа, рециклира стоки и бойкотира производителите на различни опаковки и продукти, представляващи опасност за околната среда. Но ще са необходими огромни усилия и непрекъснати действия, докато се вземат някакви реални мерки. Някои от коментарите, снимани от телевизията в Деня на Земята, остават задълго забити в съзнанието, например, младежките групи в Лос-Анджелис, които открито признават, че единствената причина, поради която присъстват на митингите, е да видят изпълненията на чуждестранните звезди и напълно одобряват, даже харесват, тъжната картина от разпилян по земята буклук, след като тълпите от хора са се разотишли по домовете. Слушайки наскоро новини, научих, че само през 1989 година по брега на Лос-Анджелис са били събрани 4000 тона буклуци, повечето пластмаса. Каква цифра можем да предположим за буклука от световен мащаб? Наред с това в новините се съобщаваха редица малки трагедии на диви животни, хранещи се с тези пластмасови отломки или попаднали в капана им, например, пръстените, държащи шест опаковки заедно. За съжаление, добрите намерения най-често бързо избледняват, дори когато ситуацията, за която става дума, може да заличи живота. Беше време, когато заплахата от ядрено унищожение бе надвиснала над главите ни. Без съмнение тя не е изчезнала, но благодарение на бързите политически промени в Европа и стопяването на студената война между Съединените щати и Съветския съюз ние сме заплашени да се сблъскаме с едно дори още по-голямо зло – отравянето на околната среда. Поради глобалните си размери тя може да се окаже по-лоша от ядрената война. Освен това, докато ядреният ужас просто седи там някъде, еко заплахата ни поглъща всеки момент. Тя никога не спира. Един доклад съобщава, че дори производството на всичко, разрушаващо озоновия слой, да спре, ще са необходими стотици години, за да се възстановят повредите. Паралелно с този проблем стои и бързото изсичане на биологично богатите тропически гори в Южна Америка, Африка и Азия, което причинява масово изчезване на много животински и растителни видове, чиято фармацевтична стойност е изключително висока. Едвард О. Уилсън, професор по биология в Харвард и един от най-големите експерти по биологичните видове, твърди, че от 4 до 6 хиляди вида изчезват годишно в резултат на обезлесяването. Тази преценка е даже мека. Съществува належаща необходимост да се издират и класифицират видовете животни в тропическите гори, преди да са изчезнали безследно. Смята се, че Атлантическата гора в Бразилия заема едва от 1 до 5% от първоначалната си територия, а амазонските гори също бързо изчезват. Според Комонер отговорът се крие в едно фундаментално преустройство на начина на производство на блага, а така също и в създаването на обществени организации, които да играят ключова роля в направляването на екологичните действия, и всички усилия да се обединят и провеждат едновременно. Всичко това, обаче, ще струва твърде скъпо, докато решението, предлагано от подиграващия враните би изисквало относително по-малки инвестиции, а и би било по-ефективно, първо защото се базира на опита на коренните американски жители, доказан през вековете и всъщност изобщо не се нуждае от инвестиции, и второ, защото притежава силата и е възможността да достигне до всеки човек в света сега и в бъдеще. Това води до фундаментална промяна в отношението на всеки човек към целостта на творението. Довръщането на хората там, където са били индианците преди европейското нашествие. Това акцентира върху образованието и отношението, достигайки веднага до възрастните, а децата трябва да се обучават още от най-ранната възможна възраст от родителите и училищата, че всичко в този свят е живо, има своето конкретно предназначение и специална стойност. На тези идеи почива и разбирането на коренните американци, че човечеството не е господар на достаналата част от творението или пък му е дадена божествената привилегия да властва и пренебрегва другите. Напротив, ние сме само една част от огромната мрежа, чието сбор от нишки, функциониращи заедно, осигурява силата на цялото. В този смисъл всяка нишка е отговорна към останалите. Когато не успяваме да носим нашия дял от товара или пренебрегваме или унищожаваме някоя друга част, това наранява понякога необратимо всички останали и често дисбалансира живота по съвсем неочаквани начини. Рейчел Карсън разстила пред нас този мрачен спектър в тихата пролет, където параграф след параграф разказва как безотговорното човечество се бори с болестите, причинявани от насекоми. Въпросът, изправящ се неумолимо пред нас сега, е дали е достатъчно мъдро или отговорно да се атакува един проблем с помощта на средства, които бързо го влушават. Светът чу много за триумфалната война срещу болестта чрез контролиране на причинените от насекоми пътища на зараза, но той не чу за обратната страна на медала, пораженията след кратковременната победа, тревожния извод, че вредоносното насекомо в действителност е станало по-силно благодарение на нашите усилия. Дори по-лошо, може би сме разрушили собствените си защитни механизми. Пишайки тези редове, не мога да спра да мисля, че подобно рядко и проницателно разбиране, като това на подиграващия враните, е могло да се роди в главата на човек, който едва чете на английски. Той не четеше книги, списания или вестници и нямаше телевизор. Последното беше за него лукс, който използваше, и то често с неохота, в нечи дом, в мотел или на някое обществено място. Той не беше ходил на училище. Казваше, че не говори английски, но в действителност имаше предвид, че не го говори свободно. Когато го нямаше дала звожда орел и ние с подиграващия враните оставахме сами, говореше на английски достатъчно добре, така че с известна помощ от моя страна успявахме да проведем съвсем ползотворен разговор а със сигурност мога да твърдя, че отлично разбираше езика. Речникът му бе ограничен и понякога се обръщаше към мен за значението на някои думи, но винаги имаше ясното усещане и разбиране за всичко казано. През годините се бе научил да се справя с нещата твърде добре, всеки политик, опитал се да го обърка, бързо се отказваше. Погледнато само от този ъгъл, той би могъл да бъде наречен необразован човек. Но през младите си години бе пътувал доста, включително до Канада, Европа и Нью-Йорк Сити, а през по-късните – и до Вашингтон. Бе гостувал в телевизионни шоута и радиопрограми. Притежаваше също удивителната способност бързо да попива и анализира всичко видяно и чуто другите лакота и неиндиански приятели се стремяха да го информират добре за всички по-важни събития и специално за онова, което ставаше в силукските резервати. Той присъстваше на племенни събирания, провеждаше съвети, ходеше на вътрешно племенни конференции. През различни периоди от живота си даже имаше радиоапарати, но не задълго някой ги взимаше и продаваше мъдростта, която наистина имаше значение за него, идваше от висшите сили, понякога директно, друг път индиректно. Като имам предвид всичко, което успя да извърши и остави след себе си, трудно бих могъл да успорвам подобно твърдение. Кои от неговите техники бихме могли да използваме за пробуждане на сетивата си и преосмислене на поведението и живота си? Бях с него една сутрин, когато посети, а той често правеше това, местното начално училище, за да разговаря с децата. След беседата, засегнала темите за традициите, моралността, образованието и отговорността, децата излязоха да играят. Докато пресичахме игрището към колата ми, около техния дядко се събраха повече от дозина момченца и момиченца и увиснаха на панталоните му, за да го спрат научи ни, казаха те и насядаха по земята в краката му. Очевидно го бяха правили и друг път. Той им се усмихна, взе един малък камък и го протегна върху дланта си към тях. Говори на децата, обърна се към камъка на Лакотски. А след това заговори през корема си, изтънявайки глас до фалцети на смесен лакотски и английски за разказва за живота на камъка. Името му изглежда бе Бързия орел и той се представи на всяко от децата. Бързия орел имаше много неща за разказване, какво бе видял през вековете и какво мислеше за всичко, по-специално за дните, когато великите равнини са били гъсто населени с бизони, а силуксите са следвали стъдата. Не след дългота и след възторжени деца се бяха събрали в краката на стария човек свободното време и игрите бяха забравени и нито едно не искаше да се върне в клас, когато звънна звънецът. Накрая подиграващият враните им махна за сбогом и ние продължихме към колата. Там той се обърна и каза. Бих искал и нашите тинейджери да слушат така внимателно. Но тях вече нищо не ги интересува. Бъдещето им изглежда твърде сиво и изобщо не им идва на ум, че си струва да се опитат да променят света. Въпреки всичко превръщането е един чудесен начин да поднесеш на децата мисълта и потребността от живот в хармония с останалата част от творението. И при възрастните това също действа добре, правил съм много успешни превръщания с тях. За повече информация относно възгледите му за проблемите, пред които са изправени сиукските резервати Виш Фулскрол, Ре, Ре. 197-198 5. Ментални екрани един следобед говорихме за мъдростта на шаманите и свещените хора сред коренните американски племена и аз попитах. Франк, откъде си научил всички чудесни неща, които правиш? Има ли си вътрешни прозрения, които другите са нямали. Той вдигна и двете си ръце с дланите нагоре. Изключих магнетофона и взех бележника. Нямаше нужда, обаче, да бързам. Той премигна няколко пъти с очи, разтри ръце и през тялото му премина лека тръпка, когато ме погледна. Минаха няколко минути преди да проговори. Знаех защо го прави, не му харесваше някой да мисли за него като за специален човек. Накрая заговори. Не ми е дадено нищо повече, отколкото на другите. Моите предци знаеха как да предизвикват пророчески сънища. По време на тези сънища се случваха всякакви странни и красиви неща, които не можеха да станат в обикновения живот. Появяваха се странни същества и идваха всякакви видове създания, понякога в страховити форми. Тези посетители разговаряха с хората или ми спращаха послания. Така те научаваха кои са помощниците им, какво искаше от тях Лакантанка и как щеше да им помогне да го осъществят. Научаваха също, и това може би бе най-важното нещо, как да виждат нещата през очите на висшите сили. Шаманите сънуваха най-величествените, най-мощните и понякога най-страшните сънища. Защо според теб сънищата на шаманите са по-силни и ясни от онези на другите хора? Вече съм ти казвал и пак ще повторя, те са индивиди, чиято природа и начин на живот са напълно отворени за лакантанка и помагачите. Има и още нещо специално за шаманите повечето от техните магически сънища изобщо не са сънища. За тях това са реални случки, още повече, че често те не спят, докато сънуват. Знаем това, защото разказите им са предадени, някои са стигнали дори до белите, които пък, от своя страна, са ги вмъкнали в книгите си. Чувал съм тези истории от старейшините, а приятели са ми чели някои от записите. Някои от моите собствени видения и сънища се превърнаха в реалност и мога да кажа, че наистина извърших това или онова, без значение колко необикновени изглеждаха нещата. Има, обаче, едно нещо, което не е било разкривано до сега пред външни хора и това е начинът, по който тези сънища стават реалност. Последните му думи ме изтеглиха почти в края на стола. Почувствах, че щях да чуя нещо изключително. На този дар, способността да сънуваш, ли се дължи, попитах, предимството на твоите видения. Не на всичките, но на повечето. И ще ти кажа още нещо, аз наричам моето сънуване с друго име. Наричам го виждане и ще ти разкажа как става. Лакантанка и помагачите ме научиха да виждам с ума си, да докосвам с очите и да решавам с сърцето. Колко хубаво звучи! Помислих си. А когато разбрах за какво става въпрос, достигнах до истинското чувство на стария водач на свещените мъже с цялата му сензитивност и любов. Какво значи попитах отново, да виждаш с ума си, а не с очите, Умът вижда, отговори ми по-далече от физическото око. С него виждам онова, което и камера не би могла да съвре. Така излизам извън физическите бариери и разглеждам човека отвътре. Окото на ума променя начина, по който съдим за нещата. Как? Когато гледаме през съзнанието си, ние не съдим за хората и ситуациите според външното им проявление. Един човек може изобщо да не е красив отвън, но да е прекрасен отвътре. И когато служим като кости за лакантанка и помагачите, се научаваме да виждаме нещата в нова, магическа светлина, да гледаме на хората и ситуациите по различен начин. Виждането означава да оставиш силите да ти покажат нещата през техните очи. Хората сами отричат чудесата, защото отказват да приемат, че това може да се случи. Къде се научи на този вид виждане? Научи ме железния облак, но и моят баща, орловата мечка, също умееше да го прави. По какъв начин? Попитах глас, умението да виждаш през погледа на висшите сили промени нещата за теб. Те нямат ограниченията, които ние имаме минало, настояще и бъдеще за тях са едно. Те знаят какво става в човешките умове и сърца и са наясно докъде ще те доведе следването на даден път. Когато се молим или слушаме изпратените отговори, когато използваме средствата за концентрация, висшите сили ни показват тези неща и ни правят по-мъдри. Дай ми примери, какво се случва, когато прилагаш това гледане, Лакантанка и помагачите изпълват нещата с духовна светлина и така виждам действителните им измерения. Погледни слънцето, което осветява земята през деня и как всяко нещо изглежда по различен начин при различно осветление. Това правят висшите сили за мен в духовния свят. Тази светлина премахва тъмнината и ми позволява да видя какво има там. Тя ми помага да обикалям около нещата и да ги виждам от различни гледни точки, отпред, отзад и отстрани. Виждам съвършено нови цветове и чувствам какво става около мен. След това затварям очи и чакам образите да се появят на менталния ми екран. Правя това, докато се събере цялата информация, за да мога да я използвам. След това се концентрирам дори по-силно, за да фиксирам твърдо финалната картина в паметта си. Понякога се разплаквам при вида на толкова много красота. Обикновените неща стават необикновени. Онова, което за друг може да не означава нищо, за мен става чудо и вълнуващ път, по който да тръгна звучи като че ли с помощта на виждането Лакан Танка и помагачите разширяват и изпълват съзнанието ти по един изключително зрелищен начин, изкоментирах аз. Лакан Танка и помагачите ми помагат да си представям неща, които не могат да се видят с просто око. Виждам и чувствам неща, които за повечето хора липсват или са недостижими. В съзнанието ми нахлуват картини и бързо съзирам нови подходи и начини, за да променя всичко около себе си. Това е много полезно, когато лекувам някого. Докато съм сам през нощта или между моментите на лекуване, едно от нещата, които правя, е именно виждането. Чрез него лакантанка и помагачите ми помагат да преодолея препятствията, създадени от болестта или злите сили и ми дават различни методи за превъзмогването им. По този начин невъзможното става възможно. Значи излиза, казах аз, че чрез менталната картина те ти дават едно ново светоусещане. Те ми показват как да видя нещата от различна гледна точка и да преценя как този или онзи метод може да ми бъде от полза във всяка ситуация. След тази трансформация на информацията в моето съзнание ставам по-съзидателен и по-плодотворен. Обикновено не задълбавам в дребните детайли, визирам само едрите штрихи. Тогава, обобщих аз, във всяко твое дело има голяма част от теб. Фактът, че съм малка куха кост не значи, че нямам право на мнение в решенията на Лакин Танка и помагачите. Точно обратното, те ми дават възможност да използвам всичките си естествени таланти и способности. Така е с всеки, който им служи. 20 различни шамана ще лекуват един и същи човек по 22 различаващи се метода и това е едно от най-смайващите неща при лекуването и изцелението. Всеки от нас разчита по различен начин на лакантанка и вършим нещата според това до каква степен чуваме и усещаме неговото ръководство. Разказвам ти това за книгата, така че можеш да го предаваш на останалите. При своите лични контакти с висшите сили другите хора ще използват средствата за концентриране малко по-различно от мен. Първия път вероятно ще се опитат да ме повторят буквално, но може би след това постепенно ще се избистри техният собствен начин. Малко по малко ще премоделират всичко, докато го превърнат в свой път на общуване с висшите сили. Щом постигнат желаните резултати, ще престанат да питат как става това и дали го правят точно като мен. Просто ще го приемат и ще бъдат доволни. Разкритията на подиграващия враните ме накараха да поклатя очудено глава преди да продължа. Ти каза, че докосваш с очите си. Какво означава това? Попитах след кратка пауза. Използвам очите си, за да докосвам внимателно и с любов. Когато плача за някого, аз го докосвам с очи. Можеш да кажеш много за хората, докато гледаш в очите им, както и ти изразяваш с случай много неща, които не могат да се изрекат с думи. Очите изразяват истината или подлостта. Те ми казват какво наистина изпитва някой човек към мен. Много от болестите се виждат в хорските очи, ако знаеш как да гледаш. Когато търся подходящо лекарство или лекувам някого, му предавам своята вяра и го правя чрез очите така осъществяваме контакт и ако в него все още няма достатъчно вяра, виждайки я в мен, постепенно тя се влива в човека. Това е един от начините, по които довеждам неговото съзнание до моето, за да види какво съм получил от Лакантанка и помагачите. Вече ти казах, че това е първото нещо, което трябва да направя, за да е успешно лечението ми какво още би добавил за очите? Очите ни помагат да се докоснем до природата и да се учим от нея, което правим, наблюдавайки сезоните, промените в небето, ветровете, тревата, потоците и езерата. От опит знаем, че голямото езеро никога не е спокойно, докато малкото ни служи за огледало. Облаците имат различна форма, наподобяваща много неща, и се променят постоянно. Нашите предци са видели първото си типи в формата на листото на тополата. Прилагаме тези уроци към хората и те ни помагат да разберем по-добре света около нас. Даже поглед, хвърлен набързо към нещо променя картината пред очите ни. Начинът, по който хората седят, стоят, ходят или танцуват, също ми говори много за тях. През годините се научих да виждам с ума си, разбирайки вътрешните си съкровени мисли за Лакан Танка и хората, след това да усещам с очите си и накрая да оставя сърцето да ми подскаже как да бъда честен и кой път да следвам. Защо решаваш с сърцето, а не с ума? Ако решавам с ума си, изпадам под влиянието на всички видове мисли, които се борят една с друга. Ако опитам да реша с очите си, независимо, че гледам с любов, трудно е да не се повлияя от това, което виждам в реалността, как хората изглеждат, реагират и какво вършат. А когато взимам решение с сърцето си, оценката ми никога не е безчувствена. То отчита причините, наранили хората, какво би трябвало да направят, за да останат нормални и живи. Предполагам, че това въжи за повечето хора по света. Сърцето ми мисли за справедливост, спокойствие и надежда. Той като сърцето на Лакан Танка, което ни приема да му служим като кости, независимо че нито един от нас не заслужава изцяло гази велика чест. Кимнах в знак на съгласие, спомняйки си времето, когато бях на гости в дома му и там се бяха настанили девет души, които използваха храната му, леглата му, мебелите и дървата за отопление. Някои даже пиеха и пито един от тях не донесе нищо. Както често се случваше, те просто се бяха преместили да живеят при него. Попитах го защо не ги изгони. Отговорът му беше. Кейт ще плаче и не бих могъл да го понеса. Не каза нищо за ушите, носа, устата, отбелязах аз те не играят ли важна роля за твоето виждане? Да, но не в същата степен. Когато виждам сума, очите и сърцето си, всъщност гледам през очите на висшите сили, а не като хората, притежаващи само естествена сила. Обикновено това е обратно на нещата, които биха видели човешките същества, защото те се влияят от своите мотиви и желания тогава каква е ролята на носа? Освен обикновените си функции, като дишането, той събужда спомените ни, така че действа като ковчеже с съкровища, свързващо ни с миналото. Миризмите са свързани с всичко, което вършим. Лакантанка е покрил земята с тях, а ако комбинираме някой, можем да получим нови. Сладките аромати, като сладката трева и пелина, прогонват злите духове, а те пък са свързани с горчивите миризми. По време на танца на слънцето използваме пелина, за да извикаме висшите сили близо до нас, защото тази билка ги привлича, а освен това така се защитаваме и държим на разстояние всичко, което би ни навредило или попречило да осъществим добрите замисли. Миризмите събуждат също усещания, желания, нови хоризонти. Стенлюс осигуряват атмосфера на мистика и древност и възбуждат емоциите ни. А ушите? Продължих да настоявам. Всичко съществуващо притежава звук, отговори той, а когато нещата се доближават едно до друго, между тях възниква звучене. Така се ражда музиката. Лакантанка, майката земя и останалите помагачи използват звуците, за да общуват с нас, понякога с думи, но по-често да пробудят умовете и сърцата ни и да ни тласнат към мисли за духовни неща. Майката земя ни говори чрез стъпана. Дрънкалките са нежния глас на Лакантанка, който изпраща дъжд от благослови и към земята. Флейтите са многообразните гласове на съществата от посоките. Гърмът е мощният глас на величествените същества облаци. Именно ушите възприемат първи скалите и чрез тях те достигат до ума, духа и сърцето. Всички красиви звуци, които съществуват или се раждат, са творение на Лакантанка и подобно на всички красиви неща, които е сътворил, той е жаден за тях. Затова не може да устои и да не се приближи към вас, когато ги използваме. Ние знаем, че е тук и споделя нашите изживявания. Ясно е, че по пътя на виждането подиграващият враните получава жив пример за действието на дясното мозъчно полукълбо, без някога да е изучавал биологичния модел на работа на мозъка. Той дори сравни виждането с отварянето на врата, но човек трябва да прекрачи прага, за да изживее всички чудесни неща, които го очакват в голямата, магическа стая от другата страна. Дори когато сме там, обаче, добави той, абсолютно задължително е да вярваме, за да видим, а не да следваме научния подход, да видим, за да повярваме. Как още, отправих поредния си въпрос към подиграващия враните, Лакантанка и помагачите ни показват своите чудеса. О, да, устата. Чрез устата, отговори той, усещаме вкуса, ядем и общуваме но чрез нея можем и яко да загазим. 6. Ментални двигатели още с инициационното си първо търсене на видения през 1903 година. Подиграващият враните получил мощни магически познания и многобройни начини за изпълнение на различни лечебни и изцелителни обряди. При по-нататъчните търсения на видение Лакан Танка му предал лечебни песни с изключително силно въздействие и три от най-феноменалните медитативни и фокусиращи средства, които някога човечеството е получавало. Наред с постоянното използване на танца на слънцето, на колибата на пречистването и уипи, прилежното използване на тези песни и средства е изиграло най-важната роля за активизирането и освобождаването на мощта, която Лакантанка и помагачите прибавили към неговата лична сила. Едното средство му позволявало да предава мисли, да изпраща мисли и инструкции на другите хора, въздействайки им по този начин и учейки ги какво да правят и мислят, какво им е казано от висшите сили. Второто средство го изпълнило с непресъхваща сила, дало му дълголетие и подмладяване, дарявайки го с чудодеен способ как всеки ден да се ражда отново, да се обновява, как денят му да бъде плодотворен и как да благодари за всичко това. Третото средство било чудодейният свещен жертвен жезъл, който му давал възможност постоянно да служи на висшите сили. Важно е да се знае, че подиграващият враните вярваше, че и ние можем да използваме тези средства и да правим всичко, което той умееше и вършеше. Танцът на слънцето по същество е ритуал, който се изпълнява публично. Всеки може да го наблюдава и понякога на индианци се допускат до участие в него. Бележка. Няма по-пълно описание на танца на слънцето от моята книга Сунин Цинкат Роузбътант Паймарич, публикувана през 1978 година. В научните им архиви е включен и моят филм, на конто съм заснел целия танц и вероятно това е единственият съществуват документ от този род. Следователно описаното от мен не представлява никаква тайна с изключение на някои конкретни лечебни и изцелителни методи, колибата на пречистването също е подробно описана. Повечето от мислите и действията на подиграващия враните, свързани с тази церемония, представям в първата си книга, въпреки че конкретния начин, по който стават нещата, запазих за настоящето издание ритуалът Юипи е много по-личен и на него присъстват само специално поканени лица. Понякога се допускат и външни гости, не индианци. Подиграващият враните ми разказа всичко за неговото собствено участие в този ритуал и част от тази информация давам отново в първата си книга. Но от уважение към шаманите, които все още изпълняват този древен обред в резерватите, тук ще се въздържа от повече описания. Средството за предаване на мисли В книгата «Тайните пътеки на коренните американци» «Ръководство за постигане на вътрешен мир» описвам посещението си при подиграващия враните в момент, в който гой наставляваше един търсач на видения в Беарбиот и ми разказа как му изпраща мисли и получава информация за него при положение, че търсачът се намираше на върха на планината, а подиграващият враните изпълняваше обичайните ритуали в тяхната колиба на пречистването, на една поляна много по-надолу. Той бе използвал предаването на мисли, за да накара мъжа да направи четири малки кръста от пръчки, да ги подреди пред себе си в редица и да се моли пред тях подобен молитвен предмет бе нещо непознато до момента и със сигурност не беше стандартна част от търсенето на видения. Подиграващия в раните ми предаде с пълни подробности видението на мъжа и ме накара да остана и да чуя разказа му, когато слезе от планината. После добави, че той ще слезе до половин час, Минути по-късно мъжът наистина се появи, слизайки по извиващата се пътека, очуден и объркан, че ме вижда до свещения човек. Когато подиграващият враните го помоли да разкаже какво е видял, чул и направил през четирите дни и нощи в планината, изненадата му нарасна още повече и не ми бе трудно да се досетя защо. По традиция само водачът на търсещия видение можеше да научи за тези твърде лични неща. Все пак човекът се подчини и аз установих, че изживяванията му се покриваха напълно с думите на подиграващия враните, включително и огромната му изненада от странното нареждане да направи четирите кръста от пръчки. Защо трябваше да направя това? Запита той, а подиграващият враните погледна весело към мен с широка усмивка. Това бе двоизмерно предаване на мисли и едно от най-малко впечатляващите проявления на стария водач на свещените мъже. Описал съм вече повечето неща. Но не и следното. Когато пристигнах за първи път в лагера на подиграващия враните, той бе съсредоточен в изпращане на своите мисли на един мъж и приемане на неговото видение. Тогава ми бяха показани удивителните тайни на уменията му. Обикновено хората си мислят, че предаването и получаването на мисли става в усамотено състояние и чрез ментална концентрация. При подиграващия враните, обаче, не беше така. От много време той владееше по-добър начин, позволяващ му да прави това, когато си поиска и то с очудваща прецизност. Той ме видя като се приближавах към него по тучната ливада и се изправи, за да ме посрещне с топла прегръдка. След обичайната размяна на поздрави видях разчистения кръгъл участък върху тревата, около 10 инча в диаметър, близо до мястото, където седеше. Кардиналните посоки бяха маркирани с малки цветни парцалчета. В центъра на кръга стоеше изправена една пръчка с дебелина може би сантиметър и половина и дълга 25 сантиметра. Тя беше увита в дебел червен плат, закрепен около нея с пояс, изплетен от прежда в цветовете на посоките. Под плата около пръчката се подаваха синьо и зелено перо, Световете на Лакан Танка и майката земя. Не се виждаше, но той ми каза, че под плата има кичур от косата на мъжа и парченца от дрехите му. Спринки от прежда към колана бяха прикрепени малък кръст от пръчки, пухкаво бяло перо, няколко маниста и парче от морска раковина. Пръчката бе отсветена в червено, с три черни точки, образуващи лице. Това е той, каза подиграващият враните и посочи нагоре към върха на Беарбиот. Ако изпращам мисли или получавам информация от жена, то отсветявам пръчката в зелено, света на майката земя. В западния край на кръга, побита в земята, стърчеше друга пръчка, чиято декорация приличаше на първата. Подиграващият враните я потупа с пръст. Това съм аз, каза той взе я и бавно я завъртя към мен, за да ми я покаже. Нещата, привързани към тази пръчка, са лични вещи, продължи той. Това е парченце от моя церемониален костюм, а ето и парче сладка трева от магическия ми възоб. Той докосна парчето от костюма си, нарича мризата си бойна риза, но само защото я нося, за да се боря срещу негативните и лоши сили. Не съм се сражавал с никоя война, срещу врагове или отдален човек, нито някога съм искал да го правя. Тук има кичури от моята коса, добави той и с усмивка поглади по сивялата си глава. Кичурът е черен. Както виждаш, сложил съм го там преди много години. След като изслушах обясненията му, забелязах една още по-интересна и красиво декорирана пръчка, която лежеше върху парче червен плат близо до кръга. Тя беше доста по-голяма от останалите две. Подиграващият враните забеляза любопитството ми и каза. Това е моят жертвен жезъл. За него ще ти разкажа някой друг път. След това коленичи в западния край на кръга и вдигна едно перо от опашката на скален орел, което лежеше пред него. За да предам мислите си на другия човек, представен от пръчката в центъра на кръга, най-наред опушвам кръга и себе си с сладка трева, за да сме пречистени и готови. Започвам от юг, където изгрява животът и започва прераждането, и поставям пръчката, представяща мен, във всяка от посоките. След това затварям очи и се отпускам, като дишам дълбоко премествайки пръчката в кръг по посока на часовниковата стрелка, аз се спирам на всяко място, затварям очи и се концентрирам върху мислите, които искам да изпратя на дадения човек. После размахвам перото четири пъти в неговата посока и така изтласквам мислите към него. Бележка, не го повтарям всеки път, но подиграващият враните винаги извършваше четири движения, за да завърши един ритуален жест. Така едновременно пускаше в действие духовната енергия и я въвличаше в ритуала. Например, когато използваше лулата си, правеше четири движения с тютюна във всяка от четирите посоки и едва след това натъпкваше тютюна с лулата, като го притискаше четири пъти. Щом приключа с предаването на мислите, поставям перото на земята така, че върхът му да сочи към търсача на видения. После минавам с моя жезъл над перото и по него. Когато го докосвам, викам ху-ху, за да тласна мисли към търсача на видение. Той ме чува и изпълнява това, което му наредят мислите ми. Тези мисли са свързани с съществото, живеещо във всяка от посоките. Използвам неговата сила, за да конкретизирам мислите, които трябва да изпратя на човека. Понякога, обаче, на шега нареждам на търсача да извърши някои странни неща, например, дървените кръстове. За да постигна това, трябва да привържа към неговата пръчка нещо, което да символизира желанието ми. Затова ми трябваше малкият дървен кръст. Човекът винаги прави, каквото му наредя и после се чуди защо го е извършил като се върне от търсенето на видения, ми разказва за това и винаги е много озадачен. Винаги ли предаваш мисли с помощта на две пръчки? Попитах аз. Не. Лакантанка може да го извършва чрез мен, просто използвайки моите мисли, но употребата на пръчките е най-добрият и ефикасен начин. Нали видя какво направих днес? А звукът, който издаваш, Учи хората какво да правят, отговори той, и обикновено те са изненадани от случилото се. Ако човек помоли лакантанка да му даде собствен звук, който да използва в практиката си, той ще го направи. А теб стремето ли те научи? Не, лакантанка и помагачите направиха това по време на едно видение. Разбрах как изпращаш мисли, казах аз, но как научаваш какво е видял и чул човекът по време на видението си? С помощта на същите пръчки и кръга, само че при всяка посока обръщам перото към мен. Използвам и маска за лицето. Слагам си я и с отворени очи започвам от юг. Движа жезела си над перото и над центъра на кръга, където се намира търсачът щом стигна до него, затварям очи и се концентрирам максимално, като моля съществото от тази посока да ми помогне да разбера какво става с човека. После поглеждам с затворени очи към вътрешността на челото си и гледам какво ще се появи върху менталния ми екран. Виждам картини на случващото се и чувам думите, казани на търсещия. Усещането е, като че ли гледаш филм. Съществото от юг ми разкрива по какъв начин нещата, които виждам и чувам са свързани с прераждането, обновения живот и съдбата. Повтарям тази процедура при всяка от посоките, като обикалям кръга по часовниковата стрелка и виждам допълнителни подробности от картината върху моя екран. Обиколил всички посоки, аз се връщам отново в южната точка, тогава всички същества се събират на екрана, подобно на парчета от пъзъл. Финалните картини и думи ми предават най-важните неща, явили се на търсача на видения. Дори тежестта на странните, неземни твърдения да го бе притеснила. Подиграващият враните не го показа. Той бръкна в магическия си възоп и измъкна оттам своята маска за лице, парче червен плат, което разгънато представляваше приблизително 8-инчов квадрат. Имаше две правоъгълни дубки за очите и пришити в двата горни ъгъла на маската естествено отсветени върви, служещи за връзки. Някога в далечното минало върху маската са били изрисувани бели символи, но сега бяха толкова избледнели, че едва се различаваха. Предполагам, че никой, намерил този обикновен предмет във възопа му, нямаше да има и най-мъглява представа за предназначението му. Въздъхнах шумно, за да се отърси от мислите си и зададох стандартния си въпрос. Могат ли другите хора да извършват същото предаване на мисли, дори и когато не става въпрос за търсене на видения? С едно бързо хо. Той изрази съгласието си, че всички бихме могли, стига да пожелаем П направи утвърдително движение с ръка. Ако и двамата, изпълняващи ритуала, вярват, че това е възможно и извикат силата в себе си, те непременно ще го постигнат. Може ли да се осъществи предаването, ако двете лица са на разстояние, да речем, че единият е в Южна Дакота, а другият – в Лос-Анджелис? Той кимна и отговори даже от Англия до Южна Дакота и обратно. Понеже не пиша писма, когато пътувам, взимам пръчките със себе си и понякога изпращам съобщения вкъщи чрез предаването на мисли. Той се засмя и добави, няма нужда от марки и телефонни комуникации. Спестяваш доста пари. Бихме могли да продадем идеята на хората и тогава само ще трябва някой да раздава пакетите с пръчки, Дала сплесна с ръце и тупна подиграващия враните по гърба. Страхотна идея, каза той, даже по-добра от тази на Александър Гренбел, изобретателя на телефона. Ще си купя акции от твоята компания. Какво е предимството на пръчките, попитах аз, пред обикновеното предаване на мисли само с съзнанието. Едно и също е като резултат, но ако говорим за средства за концентрация, там става дума за нещо малко по-различно. Докато изработваш средствата за концентрация, докато ги пречистваш чрез опушване и докато ги разполагаш по съответните им места, а всичко това изисква време, ти потъваш все по-дълбоко в контакта с лакантанка и помагачите. Това им дава времето, от което се нуждаят, за да работят в теб и чрез теб, за да осъществят замислите си. Същият резултат постигаме и когато си правим церемониалното облекло или боядисваме телата си. Всичко това безспорно отнема време, но така се навлиза по-навътре и изживяването става по-пълно. По-дълго мислим за него и по-дълбоко чувстваме нещата по време на самата церемония ежедневните ни грижи и всякакви вътрешни шумове остават в страни и ние сме готови да приемем силата и да я пуснем в действие. Съвсем естествено крайният резултат е много по-силен, отколкото би бил без извършването на всички тези неща. Когато използваш маска за лицето, тя служи ли ти за примамка при извикването на образи или видения? Попитах глас. Да. Обикновено привличам съществото към себе си с помощта на белия облак. Какво правиш с пръчките, след като изпълнят предназначението си? Привързвам ги в знак на благодарност към дърветата или храстите тук, на свещената планина. Другите предмети остават за следващо ползване. Ако се огледаме наоколо, сигурно бихме намерили много пръчки, използвани предишни пъти, стига туристите да не са ги откраднали. Не спомена нищо за песните, които се използват при ритуала, казах аз. Подиграващият враните бавно се изправи и се протегна. Забеляза, че запаленият огън почти догаря и отиде към него, разрови въглените с една пръчка и добави няколко нови клона. Искрите се разлетяха из въздуха, подобно на разгневени пчели, а силният аромат на горящ пелин изпълни дробовете ми. Затворих очи и поех дълбоко въздух. Беарбилт, с пепеливо пурпурния си заоблен връх и остри като бръснач скали от едната страна па главния хребет, с червения си махагон, с жълтеникавите борове и гъста, Дъхава трева, бе едно величествено място, истински храм на открито. Да се намираш там означаваше да се потопиш в древната история на Сиукси и Шайени, особено ако имаш възможността да бъдеш в компанията на подиграващи евраните. Този ден той носеше тясна връзка с тюркоз, черна кълбойска шапка, дънки леви сириза с дълги ръкави на бяло-жълто рее той намести връзката с тюркоаза, така че камъкът да дойде на гърдите му и започна да пее лакотска песен с много приятна мелодия. Успях да схвана само няколко думи от текста и нещо свързано с това, колко сме благословени да познаваме лакантанка. Когато песента свърши, той за момент ме погледна изучаващо и каза – не ми е дадена песен за всичко, но пък винаги имам песни в сърцето си, когато правя тези неща, просто защото те ме правят толкова щастлив. Във връзка с трансформацията и предаването на мисли в предишните си книги описвам многобройни ситуации, когато висшите сили извършват наистина феноменални неща в и чрез подиграващия враните. Сред тях имаше такива, в които той самият се трансформираше и такива, в които, независимо от необикновените неща, които се случваха, той не се променяше. Въпреки всичко винаги успяваше да превърне част от съня или видението си в осезаема реалност. Ако, например, му се появяха пера, той сграбчваше няколко от въздуха и ги превръщаше в истински пера. Един път го направи в мое присъствие и после ми подаде перата. Те бяха съвсем реални. В разговор за необикновените му способности той ми обясни, че онова, което белите често наричат индиански митове за происхода в действителност, са истории, почиващи върху автентични исторически факти, така че за индианците те са истина и никога не се третират като митове. За него думата мит означаваше, че историите са съчинени от човешки същества и са се формирали за дълъг период от време, а всъщност всичко води началото си от древно историческо събитие. Знаеше, че повечето от историите са били обновявани и променени по време на многобройните преразказвания през вековете, но вярваше в запазването на автентичната същност, както и в това, че хората не са разкрасявали разказите за происхода на пешата своеволно. Има легенди, каза подиграващи евраните, създадени от нашите предци, които обясняват съществуването и битието на нещата. Например, онези за звездите и царството на животните. Но има голяма разлика между легендите и разказите за происхода на нещата. Копачите, археолози и антрополози, продължават да ми обясняват происхода на света, но само през времето на моя живот те направиха едно след друго редица открития, възоснова на които постоянно променяха възгледите си. Ако продължат да копаят достатъчно дълго, продължи той, един ден ще открият потвърждението за историческата достоверност на всяко от нашите предания. Същото е и при трансформацията. Винаги има нещо истинско в нея. Как могат хората наоколо да разберат дали направеното от теб е предаване на мисли или реално събитие? Попитах аз. По време на трансформация и предаване на мисли човекът или хората, може да се прави за група, ще видят онова, което виждам аз и което се случва с мен макар да съм облечен в обикновени дрехи, щом изрека молитвата си, лицето ми се отсветява и върху мен се оказва церемониалният ми костюм, който също може да е изрисуван. Посланието, което идва при мен, когато съм трансформиран, не е абсолютно различно от посланията, които получавам, когато не правя изпращане на мисли. Онова, което белите наричат чудо, стана и в двата случая. Щом приключи процеса на предаване на мисли, пак се връщам в предишното си всеки дневно облекло. А ако случката е реална, през цялото време ще остана в обикновените си дрехи, без лицето ми да е боядисано. Бях наблюдавал подиграващия враните и в двете ситуации и те си приличаха много. Веднъж видях група от животни и птици, които дойдоха да разговарят с него, когато той беше в състояние на трансформация, с изрисувано лице и облекло. В други два случая те пак дойдоха при него, но той остана в ежедневните си дрехи и черната шапка 7. Веднъж се появи в древно одеяние и боядисано лице, целият обвит в пушеци в цветовете на посоките, които се всмукваха и излизаха от него, а дозини пера проблясваха в дима, подобно на танцуващи листа. Точно тогава ми даде перата, за да ги почувствам и да се убедя, че са истински. Кое определя дали ситуацията изисква да преминеш към състояние на предаване на мисли или да останеш в реалността? Попитах го. Коя е точката, в която тези два начина се припокриват, той се очуди от въпроса ми и ме погледна изненадено. Реалната ситуация ограничава начините Лакан Танка да работи, с мен, каза той кротко. Аз му служа, но си оставам човешко същество. Ръцете и краката ми имат ограничени функции. Докато в състояние на предаване на мисли границите изчезват. Можеш ли да ми дадеш пример за реално състояние, което да предам на читателите. Да, излекуването на този мъж, който имаше тумор в главата и лакантанка превърна кожата от норка, която носех на плитката си, в жива норка, която дойде и смука тумора. 23 души, бели индианци, видяха, че това се случи. Бяха толкова очудени, че се питаха дали това наистина е станало. Но то стана. Нямаше предаване на мисли. Никой не забеляза промени в облеклото ми, нито рисунки по моето лице. После човекът отиде в болницата и лекарите не намериха тумора, който преди това бяха установили две. Животните и птиците могат да дойдат при мен в земния си вид и тогава ситуацията е реална, но те могат да се явят и в духовния си вид тогава друг човек освен мен би могъл да ги види само в състояние на предаване на мисли. Разликата е, че посланията, които получавам от реални същества засягат само земното ниво, какво трябва да се направи в Кайл, Пайнарич, Розбът или други резервати. Духовните същества ми носят директни послания от Лакантанка те ми говорят какво мисли той за дадена ситуация и какво иска от мен да науча. Как да се справя най-мъдро с нея и как да прозра бъдещето, предотвратявайки някои неща. А може ли това да се случи на другите хора? Той вдигна дясната си ръка в обичайния утвърдителен жест. Хо! Звукът излетя от устата му бързо и отрависто. Всеки, който пожелая да живее като мен, може да направи всичко, което аз правя. Пребивавам тук, в този отдалечен резерват, и съм на земята само временно. Защо Лакан Танка да дава тези способности само на мен? Хората по света имат еднакви потребности и онези, които искат да му служат, могат да го постигнат в степента, в която пожелаят. Жалкото е, че те се съмняват и така сами поставят бариери пред себе си. Ако повечето хора в света приемат да служат на лакантанка и заживеят правилно, всяка физическа и земна, повърхностна, болка ще си отиде много бързо и животът на земята ще се превърне отново в райска градина. Откъде знаеш за райската градина? Католическите свещеници ми разказаха, усмихна се той дяволито. Опитвайки се да скрие очудването си, попитах. Защо се усмихваш така? Защото те непрекъснато ми разказват библейските легенди, но спират само до там, отговори той. Мислят, че не съм достатъчно образован да разбера по-сериозните неща. Но това няма значение. Разказвам библейските притчи на нашите хора и на тях им е приятно да ги слушат подмладяващото средство. Рано на следващата сутрин излязох с подиграващия враните за молитва. Много пъти ни прекъсваха и ние си бяхме поставили по-динамична програма, за да наваксаме изгубеното време. И двамата бяхме уморени и очаквах след молитвата моят 86 годишен приятел да пожелая да се прибере вкъщи и да си почива. Но както често ставаше, той отново ме изненада, този път като ме вкара в едно от най-завладяващите преживявания в живота ми. Молихме се около половин час и стояхме в очакване на отговор на молитвата ни, когато той развърза магическия си вързоп и извади оттам две пръчки, едната като тази, която го представляваше при предаване на мисли, а втората бе малко по-дебела, около 8 инча дълга, с заострен край. Към нея бяха залепени четири правоъгълни цветни парченца плат за основните посоки – бяло, черно, червено и жълто. Около горната им част имаше навита връв с седем твърдички, пълни с жертвени тютюневи дарове. Хоризонтално на плоския връх на пръчката беше залепен миниатюрен, ръчно избялан дървен бизон с пенис в ерекция с изострения край на една клечка подиграващия враните на земята окръжност, приблизително 16 инча в диаметър. После начерта две линии, пресичащи се в центъра, които образуваха основните посоки и постави по едно малко парче от светено кече на мястото, където линиите пресичаха външната част на окръжността, бяло на юг, черно на запад, червено на север и жълто на изток. След това забоде в центъра на кръга пръчката с парченцата плати за лепения бик. Като направи това бръкна във възопа и извади малка платнена турбичка, боядисана в тъмно червено. Разхлаби връзчицата и изсипа съдържанието и в лявата си ръка. Това бяха шест малки, гладки бели камъчета, върху всяко от които беше нарисуван кръг в цвета на една от посоките, плюс един син и един зелен. Вече знаеш значението на цветовете, каза той, четирите същества, плюс синьо за лакантанка и тунка шила и зелено за майката земя. Отново бръкна във възопа и измъкна малко сламено кошче с големината на птиче гнездо, застлано с парче червено сукно. После извади една червена връв, дълга около 70 см. Завърза единият и край за централната пръчка, а другият за пръчката, представляваща него. Кошчето постави до дървото, извади жертвения си жезъл, отви го и го положи внимателно върху червено сукно, в страни от кръга на танца на слънцето. Разбрах какво бе е направил подиграващият враните. Бе изградил малено подобие на кръга на танца на слънцето и бе привързал себе си за дървото, както правеше молещият се при танца на слънцето. Сложи по едно камъче до всеки цвят от посоките, по периметъра на кръга. Камъчето с синьо кръгче постави над северната точка, а с зеленото – под южната. След това се обърна към мен и каза. Сега ще изпълня танца на слънцето. Докато размишлявах какво възнамерява да прави, той бързо премина към действие. Слънцето вече бе напекло и той съблече ризата си, мъжът, който играе танца на слънцето също не носи риза. Запали една плитка от сладка трева и опуши с нея малкия кръг, себе си и мен. След това коленичи пред южната посока, затвори очи и пое дълбоко въздух седем пъти, за да се отпусне и изолира от всички мисли и външни смущаващи фактори. След малко отвори очи и вдигна белия камък на юга. Като го държеше здраво в десния си юмрук, така че цялото му внимание бе съсредоточено там, изпя четири пъти. Същество от юг, чуй ме. Говори ми за прераждане. Говори ми за нов живот. Говори ми за моята съдба. Остави миналото зад гърба ми. Освободи ме от страх. После остави белия камък обратно, премести пръчката си до дървото и извика хуху, изпращайки току-що изречената молитва в дървото. Прекара няколко минути в слушане, след което обърна пръчката си с гръд към юг и я придвижи по посока на часовниковата стрелка в западната точка. Вдигна камъка с черния кръг и този път песента му бе. Същество от запад, чуй ме. Говори ми за пречистване. Говори ми за обновление. Говори ми за гърма. Остави миналото зад гърба ми. Освободи ме от умората. Няколко минути слуша съсредоточено, после повтори предишните си действия с пръчката, включително и вика, остави камъка и се премести по посока на часовниковата стрелка на север, където вдигна камъка с червения кръг. Тук песента му беше «Същество от север, чуй ме! Аз търся бизона. Говори ми за плодородие. Говори ми за здраве. Говори ми за самоконтрол. Дай ми възможност да създам добри неща за всички хора. Слуша известно време, после повтори предишните си действия и вика. Върна пръчката на север, остави камъка и се премести на изток. Пое камъка с жълтия кръг и запя. Същество от изток, чуй ме. Говори ми за благодарност. Говори ми за мъдрост. Говори ми за разбиране. Благодаря ти за миналото, настоящето и бъдещето. Благодаря ти за моя приятел Том, който е тук и споделя това преживяване с мен. Щом приключи с слушането, той върна камъка на земята и пръчката обратно на юг. Лаще, добре, каза подиграващият враните. Подиграващият враните и орловото перо ми разказаха, че всеки ден от танца на слънцето се фокусира върху нещо различно. Първият ден – прераждането, вторият – обновяването, третият – създаването на потомство, четвъртият – благодарността. Тогава научих, че Джозеф е. Браун бе открил нещо много сходно. На споменатия вече обединен симпозиум в Канада той бе казал, има едно много важно нещо, което бих искал да изтъкна тук във връзка с танца на Слънцето и той увереността, че обновлението на света и живота, пресътворението, е основно нещо в него. Бих желал също така да подчертая, в същия контекст, че не бива да забравяме, че това обновление се отнася до човека. С други думи, Човекът, който преминава през танца на слънцето, минава също не през процес на вътрешно подмладяване, прераждане, обновление и това е абсолютно видимо. После навърза двата края на връста, сложи я на земята и вдигна малкото кошче, което бе поставил до дървото. Обърна се към мен и поясни. Ще погледна в кошчето за последни послания, изпратени ми от съществата те винаги правят приятни изненади. на пръст в плата, който покриваше дъното на кошчето, и порови. От време на време с почти детинска радост възкликваше Туах. Туо! И изглежда се забавляваше страхотно, предполагайки очудването, с което наблюдавах отстрани поведението на този чудесен възрастен мъж. Нямах нужда от обяснение или убеждаване. Бях виждал вече силата, преливаща от един ригуал в друг и знаех, че Бог действа в подиграващия враните и чрез него по най-чудодейни начини. Както вече обясних, чрез това мисловно-медитативно средство той бе възпроизвел в съкратен вид изпълнението на танца на слънцето и чрез него бе успял за кратко време да изпита всички подмладяващи и благотворни ефекти на великата церемония. Другите мъже и жени от резервата изпълняваха танца на слънцето веднъж годишно, докато Лакан Танка бе дал на този свят мъж благоволението да го изпълнява постоянно и да се възползва непрекъснато от могъщото му благотворно въздействие. За подиграващия враните танцът се бе превърнал във вечен извор на енергия, промяна, засилване, мир, плодотворност и трансценденталност, които можеше да извиква винаги, когато поискаше. Това обновяващо средство ми бе дадено под формата на видение на Беарбилд, каза подиграващият враните, като се изправи, за да се разтъпче, и го използвам вече почти 40 години. То ми дава жизнеността, за да мога да продължавам да върша нещата, които изискват от мен висшите сили. Работата на свещения човек често е трудна. Призван съм да използвам това средство, докато съм жив, но след смъртта ми можеш да го предадеш на света. Възхитих се на увереността му, че светът ще се заинтересува от всичко това, но той идваше от Лакантанка и аз нямах право да споря. Подиграващият враните продължаваше да бърбори. Преливаше от енергия, Смееше се и бе готов да тръгваме. Подмладяването бе станало за около час и когато се прибрахме в дома му, успяхме да свършим много повече работа по книгата, отколкото обикновено. Но най-напред той се обърна към мен и каза. Сега ти го направи. Очевидно бе усетил умората ми, както и аз неговата. Вместо да изчака отговора ми, той отиде до най-близкото дърво и откърши един тънък клон скъси го жобното си нощче до около 18 см на дължина и ми го подаде. След това седна до мен и каза, дай ми някакви твои неща, които да привържа към пръчката. Не бях подготвен и не носех със себе си нищо дребно, което да се привържи лесно, така че се зачудих какво да използвам. Носната ти кърпичка и ключовете, каза той и протегна ръка. Чувстваше се прекрасно и сияеше. Усетих енергията и ентусиазма, стрелящи от него. Какво още? Попитах. Връзка от обувката ти. Дадох му я. Гребен, каза той и махна с ръка. Предположи, че след като съм плешив, нямам такъв и беше прав. Свих рамене и разтворих ръце. Имаш бележник, каза той, след като спря да се смее. Напиши молитва към лисшите си или на едно лист, че и го сгъни. Направих го и му го подадох. Това е достатъчно, и бръкна в магическия си възоб. Извади ръкойка на сладка трева, няколко маниста с цвета на тюркоз, червено парченце вълнен плат, две бели пухести пера и малко прежда. Сръчно завърза всички неща за пръчката и прибави предметите, които му бях дал когато го правиш вкъщи, продължи той наставленията си, подмери внимателно предметите, нека бъдат неща, които са от значение за теб. Правил съм след това многократно тази медитация, придържайки се колкото е възможно по-стриктно към неговите инструкции, с единственото изключение, че молитвите ми бяха на английски и не ги пех. Винаги се чувствах превъзходно и напълно освежен и подмладен. Като че ли тежестта от предишните дни никога не бе съществувала. Тя изчезваше напълно и в ума ми нахлуваха съзидателни мисли. При употребата на което и да е ритуално средство трябва да се откажеш след това от пешо ценно за теб поне за период от 4 дни, каза свещеният мъж, като прибра принадлежностите си обратно във възопа и заглади с ръце оставените по земята следи. По този начин даваш на висшите сили да разберат колко високо цениш направеното от тях за теб. Тогава ще ти изпратят върховните си благослови. Свещеният жертвен жезъл до тук описах две от магическите средства за концентрация, остана третото. Вече бях виждал този предмет в а когато изпълни пред мен и медитацията на танца на слънцето, подиграващият враните повече не го криеше и имах възможността да му се възхищава много пъти по време на личните му ритуали, макар че пиша за този предмет едва в тази глава. Това бе свещеният жертвен жезъл, една сакрална вещ, която той държеше увита в специално червено сукно в магическия си възоб. Той я развиваше и поставяше до останалите фокусиращи средства по време на ритуалите, които изпълняваше, слагаше я край себе си и когато излизаше навън да се моли. Не я използваше в колибата на пречистването, в танца на слънцето и уипи. В действителност не я вадеше никога, когато на ритуала присъстваха други хора, а това ме кара да мисля, че този жезъл е бил нещо много лично за него, използвано само в моменти на усамотяване. Кейт и преди нея Фани бяха двете изключения, и аз, разбира се, така че можах да я видя и едва след смъртта му да предам нейното описание и начин на употреба. Когато за първи път ми го показа, той го държеше с най-голямо внимание и в премрежения му поглед и ласкава усмивка прочетох колко много го ценеше и почиташе. Ако наистина е предал някому магическия си възоб, сигурен съм, че преди това е извадил оттам любимия си предмет и го е скрил на място, където никой не би могъл да го намери. След като ми подаде жезъл, започнах да го разглеждам и почувствах аромата на сладък тютюн и сладка трева, с които бе пропит. Направих го преди много години, започна той, през 1928 година, тогава починах двамата ни сина. С Фани изгубихме четири от петте си деца вследствие внезапно заболяване. Опитах се, но не можах да спася никой от тях. Исках, обаче, Лакантанка и помагачите да разберат, че не ги обвинявам за тази смърт и ще продължавам да им служа. Моята същност и мисли са вложени в този жезъл, както и любовта и предаността ми към низшите сили. Той изразява безкрайната ми благодарност за направеното от тях в мен и чрез мен за другите хора. Наричам го свещен жертвен жезъл и моят пръв учител, стремето, който имаше свой жезъл, ми показа как да го направя и употребявам. Обясни ми, че в миналото всеки шаман е имал такъв. Бях още момче, когато ми разказа за него, но твърдеше, че сам ще усетя момента, в който трябва да го направя и излезе прав. Сам по себе си жезълът бе едно прекрасно творение и мисълта, че не е заедно с него в гроба, ме тормози непрекъснато. Тялото му представляваше пръчка от топола, дълга 30 см и с диаметър 3 см. Бе ръчно изделана и отцветена в червено. Отпред, в горния леко заоблен край имаше нарисувани три черни точки, символизиращи лицето му. Отзад по цялата дължина бе издълбана черна вълнообразна линия. Пръчката бе увита в червено вълнено кече по такъв начин, че лицето оставаше открито. Първоначално е била увита в обикновен червен плат, но след като се износил, той го сменил вълненото кече, което изглеждаше съвсем ново. От външната страна, приблизително на нивото на кръста на човек, като колан, бе увил и завързал четири шнурчета от дебела прежда в цветовете на посоките – бяло, черно, червено и жълто. Към този колан бяха прикачени две турбички, едната бе пълна с тютюн и билки, а другата с сладка трева и пелин. Прикрепени зърви от естествен материал, от него висяха две красиви морски мири, няколко маниста в различни цветове и бяло нухесто перо. Над колана около пръчката бе навит нис от седем възобчета с тютюн. Понеже щеше да е по-сложно, пък и нямаше смисъл да го прави. Подиграващият враните не размота колана и сукното, а просто ми каза какво има под тях. Направо върху пръчката бяха привързани две дълги боядисани пера, едно синьо и едно червено. Върховете им стърчаха над плата и се виждаха. Беше пришита част от турбичка, направена в формата на костенурка, която някога е съдържала част от пътната му връв. Имаше по едно малко парченце от дреха на всяко от умрелите му деца, от облеклото на живата му дъщеря и от това на двете му жени. Имаше също и парче от първия му церемониален костюм, получен, когато за първи път бил провъзгласен за церемониален вожд на Сиуксите Тетон. Останките от облеклото бяха в малка вълнена турбичка, заедно с четири малки камъчета с различни цветове и форми подпъхнат под връвта се подаваше пелинов стрък, носен от него по времето, когато за първи път е бил обявен за ритуален посредник в танца на слънцето. Както вече казах, всички събрани неща бяха неповторими и иллюстрациите ми ще го докажат. Най-близко до това е традиционната пазеща духа пръчка, която съм нарисувал в глава 14. Подиграващият враните сподели с мен, че от време на време подновявал жертвения си жезъл, за да го запази все така хубав, за радост на висшите сили. Понякога добавяше предмети, които символизираха важни моменти в живота му и постоянно сменяше тютюневите възобчета. Жезълът бе много личен предмет и не бях сигурен, че иска да ми разказва още за него, но той го направи. Аз съм напълно превъплатен в този жезъл, промълви той, като го погали нежно и с любов. Чрез него изразявам постоянната си благодарност към Лакан Танка, помагачите и майката земя за това, че ми е дадена възможността да им служа. Да бъда една от кухите им кости значи за мен много повече, отколкото всичко друго в живота. Когато съм ангажиран с ежедневните си задачи или трябва да отида някъде, жезълът продължава да им разказва как се чувствам. Където и да съм, знам, че той го прави вместо мен и че благодарността ми не е отхвърлена. Затова го обичам и ценя. Където и да съм, той е винаги в ума ми. Бележка. Думите на подиграващия враните ме накараха да се замисля за индианците по ебла, които поставяха молитвени пръчки, наречени пахос в скалните алтари, където слънцето можеше да ги обре, да ги види да поеме духа на молещия сена да го заведе при старейшините в подземния свят, които притежаваха ухото на гнатум си. Създателя Пахос продължаваха да се молят вместо тях докато те бяха заети с ежедневните си задължения. Уверени в непрекъснатостта на молитвения процес, те се успокояваха и продължаваха да очакват отговорите на Бога, които приемаха за даденост. Те знаеха, че тези отговори идват към тях още от мига, в който духът на молителя се превъплати в пахо, поставен в скалния ултар. Кажи на хората да си направят свои свещени жертвени жезли и да ги използват като мен. Това ще им създаде неповторимото усещане за близост с Лакантанка и помагачите колкото и да бях впечатлен, имах още един въпрос. Каква е ролята на черната вълнообразна линия по гърба на пръчката? Това е пътят на молитвите ми, когато политат към висшите сили. Отговорите към мен също се спускат по тази линия. Той повдигна червения плат там, където покриваше долната част на линията и добави. Ето, виж, тук е нарисувана една малка чашка, тя събира даровете, които винаги знам, че ще получа от висшите сили. Чаши. Позитивно мислене. Казах си аз. Подиграващият враните седеше с ръце, събрани в формата на чаша, докато дишаше дълбоко и потъваше все по-навътре в контакта си с лакантанка и помагачите. При церемонията на изгрева на апачите момичето седи отново с ръце в формата на чаша върху свещена еленова кожа, докато се моли и знае, че щом от векове Бог дарява щедро племето й, няма да пропусне да напълни и нейната чаша. 7. Светлините на мъдростта в книгата подиграващия драните предавам голяма част от описанието на Франк относно това, което той прави в колибата на пречистването, известна на повечето хора като колиба на изпотяването. Бележка Черният лос и Джозефе Браун също използват повече термина колиба на пречистването, отколкото колиба на изпотяването. Последният термин е възникнал заради изпотяването като начин за примахване на телесните нечистоти, но значението на колибата е много по-широко от това. Към текста там са приложени иллюстрации, показващи как се лекува в присъствие на пациента или когато той отсъства. Описал съм извършването на един невероятен ритуал с камъни, които подиграващият враните постави студени в ямата в центъра и ги нагря до червено, изплювайки върху тях сдъвканата на каша билка. Тогава пропуснах само да обясня как той успяваше да постигне такива удивителни резултати и защо извършеното от него в колибата на пречистването надхвърля способностите на повечето шамани. Казвам повечето, защото не познавам възможностите на всички шамани и това, което наравят в техните колиби. Ще се радвам да науча, че има и други, равни по сила или по-добри от подиграващия враните, или постигнали повече от това, което Лакан Танка правеше с него и чрез него. Независимо от всичко знам, че в колибата на пречистването той получаваше прозрения които аз никога не съм имал в моя личен опит и които допринасяха изключително много за силата, оживяваща и действаща чрез него. Разговаряйки за колибата на пречистването, му казах. Повечето коренни американци асоциират вътрешността на колибата с отробата на майката Земя или Вселената. И според теб ли е така? Така е. Но не е само това, отговори той и вдигна ръце с дланите нагоре. В едно от виденията, изпратени ми от Лакан Танка, ми бе обяснено какво представлява колибата на пречистването. Тя е много повече от от скелеодвърба или полусферична структура. Истинската й форма е кълбо, чиято долна половина се намира под земята след като веднъж надземната част е изградена и покрита и всички предмети са вътре, в това число пелина и останалите неща, които използвам, колибата се превръща в място за пребиваване на лакантанка и Тункашила в горната половина, от майката земя, в долната, и от съществата, в четирите посоки когато вляза вътре, за да изпълнявам ритуалите, аз всъщност седя върху голямата земна равнина, в средата между всички тях. Това много напомня, вметнах аз, обясненията ти за това как си заобиколен от силата. Така е, отговори той и нарисува на земята диаграма с една пръчка, за да ми покаже нагледно какво имаше предвид, но има и голяма разлика. Когато съм заобиколен от висшите сили, аз извиквам тяхната енергия в мен. Но когато съм затворен с тях, мога да отида там, където са те и да пътувам с тях. За сведение на любопитните ще кажа, че подиграващият враните изрече това без ни най-малка следа от превъзходство. Нито с мимика, нито с жест ми позволи да се усъмня в твърдението му. Просто седеше и чакаше да продължа. Как отиваш при тях? Попитах. Лакантанка ми е позволил да пътувам с силата на духа, така че аз ходя и разговарям с тях. Могат ли други хора да присъстват в колибата, докато ти пътуваш? Не, освен Кейт, която ми помага, като внася горещите камъни от огнището отвън и след това тихо сяда наблизо, тъй като знае какво ще ми се случи. Последните думи привлякоха цялото ми внимание, но реших да изчакам той сам да продължи, когато прецени. Каква е разликата, когато пътуваш с силата на духа и когато изпращаш и получаваш информация чрез дима и индивидуалните посредници, обслужващи съществата във всяка от посоките? Това става очи в очи. Аз ги виждам. Виждаш ги. Възкликнах очудено и си спомних за библейското твърдение, че никой, който е видял лицето на Бога, не остава жив. Как изглеждат? Те са светлини, отговори той просто и изчака, за да възприема казаното. Светлини, промълвих аз и се облегнах назад в стола си. Преди ми каза, че Джоаш ли ти бил описал как изглежда Бог и ти си приел думите му за истина. Това ли ти каза той? Джо не правеше пътувания с силата на духа, отвърна той, но онова, което ми разказа, е много сходно с това, което видях аз. Всички светлини еднакъв цвят ли имат? Не. Лакантанка е огромна бяла светлина. Тунка шипа е огромна синя светлина. Майката Земя е мощна зелена светлина. А всяко същество има цвета на своята посока бележка. Браун отбелязва, че черния лос свързва лакантанка с светлина. Опитах се да проумея казаното от подиграващия враните, а той продължи. Искаш ли да знаеш как отивам на гости на светлината? Попита той. Да. Говоря и от светлината ми отговаря един глас. Всеки глас има свой собствен тембър, така че бих могъл евентуално да го разпозная, ако го чуя някъде другаде. Бележка. Съвсем очевидно е, че когато черния лос разговаря с шестте сили на света, четирите посоки, плюс небето и земята, той се обръща към майката земя и като към седма сила. А те казаха ли ти още при първото ти посещение кои са? Не. Разбрах го под световете им. За какво си говорите? Разговаряме за нещата, помагащи ми да видя и разбера какво става по света и какво ще се случи в бъдеще. Също така ми казват какво трябва да направя за това и ми помагат да предричам бъдещето. Казват ли ти за дребните неща или само за най-общите? Обикновено става дума за глобални проблеми. Неща, които касаят целия свят или само твоя народ, силокситететон. Предимно за народа ми, но ми дават информация и за останалия свят. За какво си говорите с майката Земя? За проблемите, свързани с замърсяването, а също и как да спасим света. Значи майката Земя е загрижена за своето съществуване. Коментирах аз. Подиграващият враните кимна тъжно и продължи. Тя има същите усещания като нас и за да я накарам да се почувства по-добре, постоянно и благодаря за това, че ни осигурява храната, водата и растенията, от които имаме нужда, за да оцелеем. За какво ще си говориш с другите светлини? За моите видения. Те ми помагат да ги разтълкувам, а също и виденията и сънищата на хората, с които правя церемониите. Това ме подсети за един страничен въпрос. Използваш ли виждането, за да тълкуваш виденията на хората, които идват да ги търсят на Беарбиот? Да, чрез него успявам да разтълкувам и сънищата на моите хора всеки всекидневието им. Кога точно предприемаш духовни пътувания? Всеки път ли го правиш, когато си сам в колибата на пречистването, ки и всеки път и даже не и повечето пъти. Тези пътувания са специални подаръци и обикновено се случват по време на някое важно събитие или веднага след него. Аз съм вътре и приемам поканите на уиканд и помагачите. Не всичките наведнъж, но може една или две. На този, който поиска да говори с мен. Те наблюдават и винаги знаят кога имам нужда. Как получаваш поканите? С помощта на горещите камъни в ямата на пода. Те ми говорят и ми донасят посланията на висшите сили. А как пътуваш от колибата до тях? Разклащам дрънкалката и запявам моята песен. После оставям дрънкалката и притискам ръцете си, свити в лактите, плътно до мен. С затворени очи и длани в формата на чаша, се концентрирам максимално върху мисълта, че се издигам. Започвам да трепера и да потропвам с кръка. Преди време се подготвях да се рея в космоса, подобно на орел. Може би това издигане по-скоро прилича на излитането на ракета, която напуска поддържащото я устройство. Много бързо усещам как тялото ми се разединява и едновременно чувствам и виждам как духът ми го напуска той изглежда съвсем като мен, когато съм в физическото си тяло, на същата възраст. Издигам се все по-нагоре и по-нагоре към мястото, където живее съществото, при което отивам. Стигам там за секунди, въпреки че виждам как задминавам птиците, облаците, планетите и накрая звездите. Дори минавам по край онова, което белите наричат млечен път. Значи съществата се намират много далеч, макар че те заобикалят в колибата. Трябва да знаеш, че макар колибата да е много малка по размери, висока само 1,20 см и с диаметър 2 метра и половина, когато съм в нея тя се разширява и се превръща в самата Вселена. Не се чувствам притиснат изобщо, дори нямам усещане за стени като че ли плувам в пространството. Това е прекрасно усещане и бих искал всеки човек в света да го изпита. Тогава няма да има хора, които не вярват в лакантанка. А скоростта, с която пътуваш. Летя по-бързо от ракетите. Чувал съм за скоростта на светлината, но моята е още по-бърза, каза той и тропна развълнувано с крак. След това замълча за миг и очите му заблестяха с една мека, вътрешна светлина. Всъщност, добави той, тези пътувания на духа ми изплашиха и двете ми съпруги. Знаеше, че това ме интересува и изчака да го попитам. Защо? Защото, докато духът ми пътува, аз сякаш съм припаднал и тялото ми остава безчувствено, докато той се върне понякога ме няма по два дни. Обикновено Фани и Кейт седяха и ме наблюдаваха през цялото време и са ми казвали, че понякога са се страхували да не би да съм умрял. Бележка, разказвайки за сънуването си, шаманката от пустинните Кахила Руби Модесто споделя, че по време на сънуването душата й напуска тялото. Веднъж, когато това се случило, тя е изпаднала в нещо като кома, заспивайки за няколко дни. Роднините й се изплашили и много трудно успели да я върнат обратно. После я помолили да не го прави повече, докато не се научи как да се връща сама, а за това тя просто трябвало предварително да си обещае, че ще се върне. Осъзнаваш ли времето, когато си извън тялото си? Не а виждал ли си предните си, живеещи на едно красиво място на небето, както разказва черния лос? Не. Има ли още някой там, при силите, когато ги посещаваш? Не. Аз виждам само светлини. Смяташ ли, че лекуването, което извършваш в колибата на пречистването, се дължи на способността ти да пътуваш с силата на духа? Това е предназначението на камъните в дупката. Те ми дават цялата необходима информация за човека, когато лекувам, а също и как да му помогна. Май нищо няма еднозначен отговор, казах аз. Това е, защото Лакан Танка е бил достатъчно мъдър да направи живота предизвикателен и интересен. Представяш ли си какво би станало, ако всяко нещо се правеше само по един начин? Суакантанка животът е едно постоянно приключение, където непрекъснато откриваме нови съкровища. Така животът никога не става скучен, а дори и да стане, той ни изпраща нови предизвикателства и нови пътища. Затова хората нямат нужда от наркотици, които да ги въодушевяват. С него и помагачите има винаги предостатъчно въодушевление. Затова ли използваш колибата на пречистването при някои лечения, а при други използваш различни методи? Да, Лакантанка и помагачите решават това вместо мен. Те познават ума и сърцето на отделния пациент и могат да преценят кой метод ще бъде най-подходящ за всеки. Шаманите и шаманките не се тревожат за този избор, защото обикновено те притежават силата да лекуват само едно нещо. Така че използват същия ритуал и медицина отново и отново. Това се отнася и за водачите на церемонията Юипи. Докато Менуа Кантанка ме използва да лекувам и изцелявам много неща. Виждал си това със собствените си очи. Все още изпитвам затруднения само в случай на твърде напреднала фаза на дадено заболяване или ако никога до този момент не съм се сблъсквал с подобно нещо. Разбрах какво искаше да каже. Проучванията ми бяха показали, че преди идването на белите коренните американски шамани са лекували по един забележителен начин болестите и нараняванията, които били свикнали в продължение на много години. Но европейците донесли нови болести, като едрата шарка, които се разпространили бързо сред хората, хванали лечителите неподготвени и в отчаянието си те прибягвали до средства, използвани за лечението на други заболявания, които в последствие се оказвали най-неподходящите за конкретните нови случаи човек трябва само да прочете мрачните хроники за бързината, с която тези ужасни беди нападнали индианците, за да разбере, че шаманите въобще не са имали време да търсят лакантанка и да се подготвят. Болестите ги залели като унищожително наводнение, отнемайки хиляди индиански животи подиграващият враните не бил чак толкова неподготвен, но и на него му трябвали години, за да се почувства сигурен в лечението на непознати до тогава за коренните американци заболявания, като рак, диабет, сърдечни проблеми, уродливост и ментални увреждания. За ума на много от моите читатели духовното пътуване ще бъде твърде силна провокация, изказах гласно опасенията си да се опитам ли да ги убедя, че и те биха могли да го направят? Разбира се, отговори той оживено, но вероятно няма да успеят да го постигнат още от първия път. Или поне не докато Лакан Танка и помагачите не преценят, че са готови. Както вече казах, това е много специален дар и трябва да го заслужиш. На мен също ми го дадоха едва когато станах опитен заклинател. Върнах се на други теми, но продължавах да се удивлявам наказаното от подиграващия враните. Пътуването с силата на духа беше за мен явление от света на мечтите и сънищата. Ти ми показа как нажежаваш камъните в колибата на пречистването, без да са били предварително нагрети отвън, в огнището, казах. Знам, че го постигаш с помощта на специална трева, която дъвчеш и след това изплюваш върху камъните. Правиш ли още нещо? Той отново вдигна ръце. Запявам една песен, с която казвам на Лакантанка, че съм готов да се случи нещо, в което никой друг няма да повярва. Казах ти, дори моя двойчо. Черния лос, трябваше да дойде и да се убеди с очите си, че камъните са горещи, преди да ми повярва. Какво ще се постига чрез този уникален дар, освен това, което вече ми разказа? Той не е свързан с изцелението, нали? Това е живото доказателство за благословията на Лакантанка към онези свещени люди, които желаят доброволно да отдадат живота си и да се превърнат в негови кухи кости. Ако хората, на които разкажеш това, пожелаят да живеят като мен, те също ще получат някакъв особен подарък, може би не точно способността да нагряват камъни, но нещо подобно. Камъните и медицината, която ги нагрява, са нещо специално между мен и Лакантанга. Именно за това позволих само на неколци на много близки приятели, включително и на теб, да видят какво точно правя. Това беше изключителна привилегия и преживяване, което никога нямаше да забравя. Нещо, в което никой не би повярвал, преди да го види със собствените си очи. Истинско ходене по вода. Мислите ми отново се пренесоха в онази изключителна нощ, в колибата на пречистването и подиграващия враните се изкашля шумно, за да ме върне обратно. Засмях се и попитах смутено. Правиш ли нещо друго в колибата на пречистването? което би искал да споделиш с мен. Той потри брадичката и бузите си, унесен с размисъл няколко мига, после отвори широко очи и направи възторжено движение с дясната си ръка. Аха, изрече доволно. Понякога лакантанка ми помага да се видя хубаво отстрани. И как? Попитах аз. Той чете в сърцето, ума и душата ми и знае какво става там, но също така знае, че аз имам нужда да видя какво става в мен, затова ми е показал как да го разбера. Духовното пътуване или говорещите камъни необходими ли са за само опознаването? Не. Това е една песен, която пея с затворени очи, докато мисля за себе си. Щом свърша песента и погледна, виждам насреща си, в другия край на колибата, своя образ, който седи и ме наблюдава. Единствената светлина идва от нажежените камъни, така че образът се къпе в червени от блясъци и остава в полусянка. Той просто седи там и ме наблюдава. Взирам се в него и той ми казва много повече, отколкото аз самият понякога искам да знам или да призная. Така разбирам дали евентуално не преча на действията на Лакантанка и помагачите, дали не стоя на пътя им и дали съм техен добър проводник към другите. Може би смяташ, че това не ми е необходимо, но не е така. Аз също имам своите човешки слабости, като всички останали. Хората, които мислят, че тази среща не им трябва, се лъжат и някой ден, вероятно твърде късно, за да променят нещо, ще бъдат принудени да го разберат но как да го прилагат другите, попитах аз. Трябва ли да използват колибата на пречистването? Това е най-добрият начин, но има и друг. Начертаваш една права линия на земята пред себе си и поставяш, проектираш, своя образ, който те наблюдава, на противоположния и край. Това се прави при меката светлина и червените отблясъци от горяща жрава. Ами песента, запитах го, не си ми я пял. Погледът му се зарея в пространството и се премрежи, щом запя. Велики същества, съжалете се над мен. Помогнете ми да видя истинската си същност. Истината идва. Тя боли. Но аз съм доволен. Вие ме правите по-добър. Далас слушаше внимателно след като преведе песента, стана и тръгна към очертанията на кръга на танца на слънцето, намиращ се на запад от дома на подиграващия враните. Придружих го. Аз съм предан католик, каза той с въздишка. Той взима причастие и също се води католик. Но той не е научил всички тези неща в църквата. Въпреки това, би могъл. Ние го наричаме акт на покаяние, а след него идва изкуплението. Но той не се изповядва и не търси изкупление. Не е съгласен с тази идея и не я свързва с пробождането по време на танца на слънцето. Пробождането е благодарност, не изкупление. Но той си знае, той си знае. Все още не бяха разкрити всички чудеса. Имаше да става още нещо и ходенето по вода продължи. На следващия ден подиграващият враните седна с дланите нагоре и каза. Ще ти разкажа още нещо, което даже и Кейт не знае. За да бъда добър и мъдър водач, трябва да знам какво точно става с моите хора по всяко време. Понякога, когато съм сам в колибата, никога не знам предварително кога, затова няма предупреждения, лакантанка ме превръща в птица, куче или котка и ме изпраща в този вид да полетя или да бродя из Кайл, Пайнарич или някое друго място, за да видя и чуя какво правят и говорят хората. Дори влизам в домовете и ми те си мислят, че съм само заблудено животно. По-късно, като ги видя и им кажа какво са правили или казали, те са много очудени. Когато нашите хора отдай храбро отстояваха ундитни, излязох и говорих с тях 13 пъти. Но веднъж, когато се стреляше и ситуацията беше много напрегната, ФБР не ме пусна. Тогава отидох в колибата, помолих Лакантанка да ме превърне в куча и отидох сред защитниците, за да видя как са. На никой не съм разказвал за това бележка. В фулклора на редица племена често се говори за способността на шаманите да се превръщат в птици или животни и да пътуват в този образ. Съществуват ли някакви граници, докъде можеш да стигнеш, когато си в тази форма? Да, има мога да ходя само при моите хора, усмихна се той лукаво и добави, бих искал да можех да отида в Белия дом и да разбера какво прави президентът или да се промъкна в задните стаи, където конгресмените или хората от бюрото по индианските въпроси тайно планират това или онова. Тогава ще знам как да им противостоя и как да върна нашите свещени черни хълмове. Споделих възторга му и запитах. Онзи ден, когато бяхме заедно и ти изведнъж ми каза, че нещо ужасно се е случило с някои индианци в Пайнарич, имаше престрелка между индианци и агенти от ФБР, в която двама агенти и един индиански младеж бяха убити, не беше излизал никъде. Как разбра какво се е случило? Толкова често съм извършвал духовни пътувания, че съм развил силата да усещам тези неща. Това е друг подарък от Танка, който ще получат всички, които решат да му служат. Аз притежавам нещо повече, камъните под лявата ми мишница, в лявата ми ръка и на гърба. Те обикалят наоколо и ме предупреждават, когато нещо лошо ще се случи. Те играят специална роля в ритуалите ми в колибата на пречистването, повече информация за тези камъни ще намерите в глава 11 и в книгата Подиграващият враните. 8. Белите облаци Подиграващият враните вярваше, че Лакантанка се занимава с човешките потребности, а не с разкоша. Ако искаме да живеем в лукс, още при раждането той ни дава достатъчно сила, за да работим и да го постигнем след като бе чул от пасторите библейските разкази за творението, подиграващият враните разбра, че чрез дървото на познанието за доброто и злото ние всички сме предупредени, че доброто може да бъде също толкова застрашаващо връзката ни с лакантанка, колкото и злото. Когато животът е твърде хубав, каза подиграващият враните, ние развиваме прекалено високо мнение за себе си и нашите способности. Тогава решаваме, че сме най-умните и великите и нямаме повече нужда от лакантанка и помагачите. При тези му думи си спомних двузначната роля на поедловските клоуни, както и на опаките при индианците от равнините, които винаги вършеха всичко отзад напред. Задачата на поебловските клоуни е да повдигат настроението на хората, когато са нещастни, но така също и да ги свалят на земята, когато започнат да се само възвеличават твърде много. Във връзка с споменатото, примамването е сред многообразните дарове, които Лакан Танка дал на коренните американци и в миналото те са го използвали непрекъснато. Денс Мор разказва как по време на спор един ойлукски шаман оборил един бял скептик, като успял да примами един бизон толкова близо, че белият да може да го застреля, без изобщо да се мръдне от мястото, където стояли двамата. Относно постоянството в ритуала на примамването, подиграващият враните разбрал, че Лакантанка и помагачите искат хората да им се молят усилено за своите потребности, не защото тези висши сили имат нужда да опознават хорските сърца, а защото хората са длъжни сами да осъзнаят мярката на своите искания, дали всъщност желанията ни са достатъчно силни, че да сме в състояние да направим реално усилие, за да ги постигнем. Бележка. Исус разказва притча, описваща същата гледна точка, като описва една старица, която толкова дълго вадила душата на един съдия, че накрая той се предал и направил всичко, което искала от него. Подиграващият враните примамваше по традиционния начин. Едно време чероките употребявали за тази цел специални примамващи маски, с помощта на които приближавали дивеча максимално, за да бъде по-лесно убит. Всяка от тези маски представлявала примамваното същество. Някои индиански племена от равнините имали женски общества, чието принципни задължения били да викат бизоновите стада и успехите им в тази област били завидни, поради което дълго след европейската инвазия обичаят продължавал да съществува. Дори днес индианците по ебло имат ловни фетиши, с които примамват дивеча. Чероките пък употребявали за примамване лицеви маски, а не маски качулки, защото при извикването канели нещото да влезе вътре в съзнанието им. Затова не бивало да затварят пътя му, а качулката би направила точно това. За целта подиграващият враните използваше маска за лице, която държеше винаги готова в магическия си възоб. Вече я описах в глава 6. Ала понеже едно от специалните и предназначения е като атрибут за примамване или повикване, ще повторя, че тя представлява 20 см квадрат от червен плат с зашити към него връзки. Няма нищо, което да наподобява уши, няма дубки за носа и устата, но има два правоъгълни прореза за очите. За да използвам тази маска, каза подиграващият враните, държейки дланите на ръцете си нагоре, най-напред рисувам символична картина на лист, хартия или на земята с пръчка, за да изразя какво повиквам към себе си. След това сядам с лице към нея. Слагам си маската, Взимам дрънкалката в дясната си ръка, затварям очи и дишам дълбоко седем пъти, за да се отпусна и елиминирам страничните влияния. Трябва да съсредоточа всички свои мисли върху онова, което призовавам. Докато дишам, свивам лявата си ръка в формата на чаша, защото знам, че Лакантанка и помагачите ще ме изпълнят с отговорите, за които моля. След това отварям очи, взирам се в картината, разклащам дрънкалката и запявам призивна песен, която звучи така. Хо, призовавам те. Лакантанка ме чува. Ти ме чуваш също. Ела при мен. Не можеш да ми откажеш. Ела при мен. Виждам, че идваш. Повтарям песента четири пъти. После, все още разтърсвайки дрънкалката, се взирам в далечината, където фокусирам едно изчистено пространство, в чието противоположен край виждам съществото, което викам. Независимо дали е човек или предмет, то стои там и ме гледа. Наблюдавам го минута-две, след което затварям очи и ги обръщам към вътрешната част на челото си, където се намира менталният ми екран. Не след дълго там се образува бял облак. Нареждам му да си свърши работата и външната му част започва да излиза навън и да оформя нещо като тунел към интересуващия ме обект. Тунелът се разтяга, докато достигне желания от мен обект и го обгърне. Оставям дрънкалката. Облакът се връща към мен и носи желанието със себе си. Когато дойде при мен, обгръщам желанието с две ръце, за да го приема като притежание и благодаря на Лакантанка за това. И това е всичко. О, не, възкликна той. Не минава много време и това, което съм извикал, идва действително при мен и става реалност. Може би става така, защото Лакан Танка ми помага да фокусирам ума си върху него и така успявам да мисля и правя каквото трябва, за да го предизвикам да се случи. Каквото и да е то като процес, винаги успява. Всеки може да го направи, но ако е в полза на другите и крайната цел е добра. Предай моята песен, тогава хората могат да я използват точно както съм ти я изпял. Когато исках Кейт да стане моя жена, я повиках така. Тя не можа да устои. Винаги, когато ми липсва нещо необходимо, за да помогна на някого, го викам по този начин. После ме посочи закачливо с пръст и каза, ти си женен и нямаш нужда от момиче, но ако имаше такава нужда, можеше да използваш този ритуал и да го получиш. Ами парите можеш да извикваш всичко, от което имаш нужда. Но разкошната нова кола, която караш, трябва да спечелиш с естествената си сила. Духовната сила е за други неща. А ако ти потрябва красив нов костюм, с който да извършваш церемониите, на които появата ти е много важна и специална, Кейт и аз можем да го ушием. Вярно беше. Кейт ми беше направила прекрасен колан, извезен с маниста и чифт му касини. Защо маската ти е червена, а не бяла? Попитах го. Бялото повече се връзва с белия облак. Извикването е нещо, което правя винаги за моя народ. Червеният цвят олицетворява нашата раса. Затова го използвам. Някои евангелисти по телевизията, казах аз, твърдят, че Бог благославя онези, които даряват щедро каузата им. Какво мислиш за това? Чувал съм ги и това, което имат предвид, е хората да са щедри към тях, коментира подиграващият враните с нотка на сарказъм в гласа си. Много хора са ми казвали, че с лечителските си способности бих могъл да забогатея като взимам високи такси но това няма нищо общо с намеренията и желанията на Лакан Танка, а силата все пак е негова. Той ми даде да разбера, че богатството не носи щастие, а отлича човешките умове от него. Някой ден чрез дейността си евангелистите ще платят висока цена за тази злоупотреба с силата. Никой не може да пренебрегва вярата в Лакантанши да избяга завинаги от него. Имаш ли чувството, че Лакан Танка наказва хората заради лошото им поведение? Не. Няма смисъл да го прави. Хората сами се грижат за това. Казва ли сами, че в Библията пише, че ще женеш, каквото посееш и това е точно така. Могат ли да се призовават лоши неща? Като гледам какво става по света и с моя народ, мисля, че да. Злото съществува и ние го виждаме в много проявления. Но трябва да помним, че злото присъства само с разрешението на Лакантанка и трябва да вярваме, че ще оцелеем само ако стоим близо до Лакантанка и помагачите. Разбира се, най-висшите сили знаят, че сме най-щастливи, когато сме близо до тях. Повторих въпроса си за лошите неща и той притисна юмрук към устата си и отправи поглед към земята. Мина известно време преди да проговори. Хората, започна той, като внимателно подмираше думите си, които не познават лакантанка и помагачите, не могат да привличат добри неща. Злото знае това и се възползва от всяка възможност, за да ги изкушава. Както можем да видим, хората лесно влизат в капана. Защо висшите сили не се намесят и не спрат постоянното нараняване на хората? Дадени са ни всички възможности да променим живота и да го направим по-добър. Освен това, което се случва в природата, ние привличаме и собствените си проклятия върху себе си. Народът ми обвинява белия човек за всичките си нещастия. Това е вярно до голяма степен, но то не извинява нашата охота да приемем това положение и дори да го направим по-лошо. Можем да отхвърлим системата за получаване на жалки подаяния и пиенето във всеки един миг, когато пожелаем. Можем да ликвидираме разделението и да заживеем заедно, стига да го поискаме. Навсякъде индианците сами развалят всичко, защото не искат да си подадат ръка. Всички искат да бъдат вождове и да управляват. И накрая оставаме без нищо. Не съм съгласен с насилието, защото то поражда още по-голямо насилие, но младите мъже и жени от Дай, движение на американските индианци, индианците колежани и големите личности, като Матю, Матю Кинг, Вайн, Вайн Делория, Мехел и Тим, Диаго, ни дадоха пример как отново да станем горди и независими. Ала много от нас тук, в резерватите, се отчаяха и лесно се отказват. Дори когато трябваше да връчат на правителството на САЩ нашия иск да ни се изплатят няколко милиона долара заради черните хълмове, вътрешно в себе си мнозина знаеха, че ако получим парите, те бързо ще се стопят и ще станем по-зле от всякога. Вместо това бихме могли да призовем за себе си добро поведение и смелост. Трябва да се обърнем изцяло към Лакантанка и помагачите и един ден нещата за нас ще станат много по-добри. Толкова много бели облаци ще се издигнат над резерватите, че отгоре ще изглежда като че ли земята е покрита с сняг. Лакантанка ще погледне надолу, ще види това и всичките ни нужди ще бъдат удовлетворени много бързо. Мислиш ли, че това някога ще се случи? Попитах го. Мнението ти се променя по време на разговорите ни през последните две години. Понякога вдъхваш надежда, а друг път считаш, че няма такава. Какво мислиш наистина? Подиграващият враните се приведе и лицето му помръкна въздъхна няколко пъти, пое дълбоко въздух и потри възлестите си ръце. Опитвам се да бъда весел, каза той, но при едно от последните ми духовни посещения Лакантанка ми каза, че колата на смъртта ще дойде при мен и при мнозина други преди нещата да са се оправили. Ако имам още някакво останало желание, то един ден хората от моя народ да се изправят и да застанат рамо до рамо, като един човек, да си върнат гордостта и да кажат стига на алкохола и зависимостта си от правителството на Съединените щати, традициите и вярванията, които ни правят велики, да станат начин на живот на всички наши хора. Много пъти съм се опитвал да го предизвикам, но сега вече знам, че трябва всички да го поискат, за да стане. Това бе тъжен миг за стария водач на свещените мъже и сърцето ми се сви от неговата болка. Тази голяма трагедия, неумолимата поквара на хората от племето и тежките им условия на живот в разстояние на повече от век, щяха да останат като дълбока рана в сърцето му, докато накрая колата на смъртта спре пред неговата врата. 9. Говорещи камъни Изглежда Франсис Денсмор не бе виждала как действат свещените камъни, но описанието, което дава, е твърде обстойно 44. То започва с цитат на гонен от мечките, където той обяснява тяхната символика. Очертанието на камъка е кръгло, без начало и край, подобно на силите в него той е безкрайно. Камъкът е великолепен представител на вида си и е с естествен происход, никакви изкуствени средства не са използвани за оформянето му. Отвън не е красив, но структурата му е устойчива, като стабилен дом, в който се живее безопасно. Не съдържа много субстанции, само една, но тя е уникална и не прилича на нищо друго. Денсмор разказва, че за да получат необходимата информация, шаманите изпращат камъните надалеч. След известно време те се връщат при тях и им дават желаните сведения. Притежателят единствен може да разбере посланието им и да го предаде на останалите. Съществуват разкази, че по време на показно лекуване, камъните, хвърчейки из полутъмното типи, може да ударят някого, който не вярва в тяхната сила. Описвайки точно това движение, Денсмор изразява мнението, че свещените камъни са представители на онази сила, която движи предмети. Помагач с толкова плътна консистенция, че да може да бъде възприет от човешките сетива. Негов символ е камъкът. Той живее там, където са четирите вятъра и изпраща ветровете, когато бъдат извикани. Това е ярък израз на древната идея за силата в движение, водеща до оживяване за постигането на дадена цел. В миналото онези, които са имали сън или видение, свързани с камъни, се считали за озарени от специална благословия. Типичен представител на сънувалите камъни в разказите на Ден с море храбрия бизон, роден около 1838 година, наследствен шаман от резервата Стендин Крок и син на изявен шаман на племето. Той разказва. Когато бях на 10 години, наблюдавах земята и реките, небето и животните около мен и не ме напускаше мисълта, че те всички са творение на една велика сила. Бях толкова нетърпелив да позная тази сила, че разпитвах дърветата и храстите. Струваше ми се, че цветята ме наблюдават и исках да ги запитам кой ви е създал. Гледах камъните, покрити с мъх, и някои ми приличаха на хора, но не можеха да ми отговорят. После имах съновидение, в което ми се яви един от онези малки кръгли камъни и ми каза, че творец на всичко е лакантанка и за да го почитам, трябва да уважавам делата му в природата. Камъкът ми каза още, че чрез търсенията си съм разкрил дарбата си за оказване на свръхестествена помощ. Каза ми също, че ако лекувам, мога да потърся съдействието му и всички природни сили ще ми помагат. Скоро след този сън храбрият бизон намерил на върха на едно високо възвишение своя първи свещен камък, който все още пазил през 1911 година. По-късно излекувал много болести и помощта на сферичен камък, за който твърдял, че е брат на намерения някога на върха на височината. Обяснявал, че такива камъни не се намират заровени в земята, а на открито по върховете на възвишенията те са кръгли като слънцето и луната и придобиват формата си като наблюдават небесните светила, така че, всъщност, са свързани с тях. Говори се, че птицата гръм също е свързана с тези камъни. Шаманът можел да продава някои от намерените камъни, помагачите, които се считали за братя на неговите свещени камъни, но не бивало да се разделя с камъка, представляващ центъра на силата му. Всеки шаман трябвало да съчини поне една песен, която да използва заедно с своите камъни по време на лекуване. Тази песен се пела при всяка молитва, отправена към камъка. Денсмо разказва редица удивителни истории за нещата, извършени от шаманите, притежатели на камъни. В една от тях, например, Камъкът извиква бизон толкова близо, че да бъде убит. В друга било намерено загубено имущество. Трети пък успял да предскаже какво точно ще се случи на един бойно отряд по време на поход. Помолен да получи от свещените камъни важни сведения за индианците Крол, мидената огърлица разчистил едно място на земята и го покрил с червено одеяло камъкът бил е отпратен надалеч и щом той се върнал, мирината огърлица се увил през глава в на метала от бизонска кожа и запитал какви новини му носи. Получената информация по-късно изцяло се потвърдила. Две истории описват ситуации сходни с церемонията Юипи, където шаманите били увързани, например, мечата огърлица, чието ръце били вързани отзад, а след това пръстите на ръцете и краката му били допълнително пристегнати с върви от усукани сухожилия. После го увили в бизонска кожа и увързали здраво с въжета. Ритуалният му тъпен, магическата твърба и звънец били закачени на високо върху пратите на типито, а той лежал на земята под тях. Шатрата била затъмнена, а той запял песен и разказал сънищата си. Типито се затресло, предметите, които висели на прътите паднали на земята, въжетата му се разхлабили и той се изправил напълно развързан и освободен. Пред него се появила редица от 4 или 5 облика камъка, готови да му кажат всичко, което искал да научи. Седящият вик, който присъствал, отправил молба към камъните да стане прочут, като им дарил една бизонова кожа, молбата със сигурност била изпълнена, тъй като нямало по от него. Мечът Огърлица увил един от камъните в еленова кожа и му го дал. До смъртта си седящия Дмик го носил в твърбичка около врата си и камъкът бил погребан заедно с него. След това мечът Огърлица дал верни сведения за един изчезнал бойно отряд. След това камъните му казали имената на убитите в похода, на оживелите и деня, в който ще ли да се върнат. Тази информация винаги била вярна. Денсмор съобщава, че през последните няколко години правителството забранило всякакъв вид лечение с свещени камъни и викане на духове, малко преди началото на века, но на някои старци било позволено да лекуват с билки с радост научих, че подиграващият враните е бил оставен да продължи да практикува това чудесно наследство и в първата част от историята си той ми разказа надълго за своите свещени камъни и за ролята, която са играли в живота му на свещен човек. Той имаше три малки пясъчника, двата бяха кръгли и приличаха на топки, като върху единия беше нарисуван червен кръг, а третият имаше формата на яйце, не го носеше в магическия си вързоп и го употребяваше в някой случай на изцеление. Седем камъка бяха вкарани в тялото му по време на среща с Лакан Танка на от през 1965 година. Камъните, които използваше за нагряване в колибата на пречистването, му говореха в определени моменти от даден ритуал. Освен това имаше помагачи, наречени бели каменни мъже, дадени му по време на първото му инициационно търсене на видения. При това разнообразие от камъни попитах подиграващия враните дали има едно общо послание, което да му изпращат всички заедно. Призванието на камъните е вечността и вечната истина, отговори той. Разбираме също, че когато някой камък говори, едновременно с това ни казва, че с латнтанки помагачите е възможно всичко. Щом съществото камък може да говори, това е доказателство, че навсякъде има живот. Как използваш пясъчниците от магическия си възоб? Лакантанка използва всичките ми камъни като кухи кости, за да ми говори чрез тях, а чрез мен да лекува болести и да предрича бъдещето, както и да открива изгубени хора и предмети. Имат ли камъните собствена духовна сила? Могат ли те сами да помагат? Може ли, например, да сложиш камък върху някого и той да оздравее и може ли болният сам да си постави камъка и пак да бъде излекуван? Вече ти казах, че на всяко творение е дадена естествена сила. Камъните имат също и духовна сила. Но тя трябва да се задейства чрез ритуала, затова камъните работят с индивидуалности като мен, които също така са кухи кости. Това е много стара традиция. Обикновено шаманът или лечителят държи камъка в ръката си или го поставя върху болния и камъкът му разказва за болестта. Понякога карам своите пациенти да поставят камъка в устата си. Мога да разговарям и с горещите камъни от огнището. Тогава излиза, че не камъкът лекува, той само казва как да лекуваш ти. Първата му работа е да намери причината и мястото на болестта или проблема, да определи тяхната природа. Понякога духът на камъка излиза и отива в тялото на пациента, оглежда го и открива заболяването и неговата причина. Но камъните могат и по друг начин да ми кажат каква е болестта и от какво е породена. Щом открие това, духът се връща в тялото на камъка и ми разказва какво е открил. След това ме отвежда на мястото, където ще намеря билките и корените, които ще излекуват болния или ще премахнат проблема му. Накрая ми казва кой лечебен метод да използвам. Как те отвежда камъкът до лечебното растение? Попитах аз. Лесно, каза убедено той. В дясната си ръка държа камъка, а лявата е събрана в формата на чаша. Така обикалям всяко растение на мястото, където живея или където съм почувствал, че трябва да отида. Докато вървя, камъкът дърпа ръката ми в посоката, която трябва да следвам и аз му се доверявам. Дърпането е силно и нямам избор. Щом стигнем мястото, камъкът дърпа ръката ми надолу, към растението, което може и да ми е познато отпреди. Разбира се, не само камъните ме водят до лечебните растения. Понякога висшите сили насочват ума ми аз ги следвам. Веднага щом стигнем мястото, знам коя е билката. По-късно имах възможността нагледно да се убедя как подиграващият враните използва камъка с червения кръг, за да излекува един човек, чисто лице бе почервеняло и имаше затруднено дишане. Той го накара да си свали ризата и да легне по очи върху едно одеяло сложи по едно цветно парче плат в краищата на одеялото, като така маркира четирите посоки, и постави малко пелин. После изпя песен за намиране четири пъти, като през това време търкаляше един камък по цялата горна част на тялото, а болният се обръщаше от страна на страна и накрая легна по гръб. Според описанията на Денсмор, това търкаляне на камък е техника, използвана още от храбрия бизон за локализиране на заболяването. Ето песента на подиграващия враните. Хо! Ние те търсим. Не можеш да се скриеш. Този камък прониква там. Той е очите на лакантанка. Той ще намери болестта. Той ще открие причината. Тогава ще ми каже. Скоро ти ще си отидеш. Докато слушах и наблюдавах за хлас, камъкът стигна до лявата част от гърдите на мъжа, малко вдясно над пъпа. Там се спря и подиграващият враните не можеше да го мръдне. Болестта е тук отдолу, каза подиграващият враните на болния. Той леко притисна камъка и човекът се сгърчи от болка. Имаш проблеми с белия дроб, продължи гой, белият ти дроб е натровен. След това свещеният човек хвана камъка в дясната си ръка, а с лявата метна едно одеяло върху себе си и се покри целия с него. Запя, а после остана в мълчание за около 10 минути. Накрая отметна одеяло той се обърна към болния. Камъкът и менталният ми екран са единодушни. Те ми казват, че имаш отровна вода в левия си бял дроб. Докато пациентът гледаше с разбиране, подиграващият враните извади от възопа една куха тръбна кост, дълга около 17 см и с диаметър около 2 см. В двата си края имаше намотани сухожилия, но иначе беше гладка. Той придърпа един емайлиран съд с средни размери към себе си, сложи единия край на тръбичката в устата си, а другия върху гърдите на мъжа, и започна да смуче. Чу се ясен бълбукаш звук. Веднага след това старецът запуши с показалец долния край на тръбичката и изля съдържанието и в съда. Потече зеленикава течност. Подиграващият враните повтори процедурата на интервали от 2 часа 4 пъти на ден в продължение на 4 дни и всеки път тръбичката се пълнеше с течност, която постепенно ставаше все по-бистра. Накрая, в 16-тия път, съдът бе пълен, а в тръбичката вече не идваше нищо, тя бе празна. Мъжът не чувстваше болка, видимо изглеждаше много по-добре и се прибра доволен къщи. Изчаках да настъпи удобен момент и помолих подиграващия враните да ми обясни как точно целебните камъни му говорят. Ще опишеш това едва след смъртта ми, започна той и бръкна в твърбата, откъдето извади един камък за нагледно обяснение. Сигурно си забелязал, продължи той, че когато разговарям с камъните, съм натъмно с тях. Под покривалото запявам благодарствена песен към камъка, като с това му показвам колко ценя помощта му. Повтарям песента четири пъти, а после чакам мълчаливо, като държа камъка ето така, на отворената длан на дясната си ръка. Много скоро той се зачервява и затопля. Понякога имам чувството, че изгаря дланта ми и наистина би изгорил всеки друг на мое място, който не умее да го държи. Тогава той започва да издава пукащи и пръщящи звуци, които преминават в лакотски и ми дава необходимата информация за болния, заболяването или проблема и как да му помогна. След като науча всичко, което ми трябва, камъкът изстива. Тогава прилагам на практика лечението, което ми е казал. Само по този начин ли действа камъкът? В повечето случаи, отговори той, като прибра камъка обратно във възопа, макар че няма две напълно еднакви лекувания. Основните етапи са същите, но за всеки пациент има по нещо по-различно, защото всеки е специален за лакантанка и има специфични потребности. Сега ще ти кажа и благодарствената си песен към камъка, но ще я променя малко, така че никой никога да не научи точните думи. Както вече ти казах, всеки, който иска да прави това, което прави аз, трябва да помоли Лакантанка да му даде негови лични песни. Гледам сега този камък. Той притежава сила. Аз я виждам. Аз я усещам. Тази сила идва, и аз мога да я използвам. Благодарен съм за нея. Ще й помогна да заработи. Какво ти каза камъкът? Попитах, относно причината за отровения бял дроб. Каза, че човекът много пуши и има нещо в катрана. Катрана. Вметнах аз. Какво общо има катрана с обстановката тук, в резервата? Мъжът работи в ремонтната бригада, която се занимава с поддръжката на нашите пътища. Значи тогава проблемът е от химическо естество. Това е, което ми каза камъкът. Идват ли при теб и други хора с същите проблеми? Да. В първата книга подиграващият враните разказва за седемте камъка, появили се внезапно в тялото му, докато седял в една скална пукнатина на Беарби от през 1965 година, където или Лакантанка, или праотцът, Тункашила, разговаряли с него. Бележка, тук искам да поясня, че независимо, че подиграващият враните нарича тази случка видение, това е нещо, случило се действително с него. Единият камък се намираше на гърба му, точно под лявата плешка, а останалите под кожата на цялата му лява ръка. Веднъж той ми позволи да напипам камъните и дори да ги раздвижа насам-натам, беше лесно да се направи. Беше и странно, тъй като те се местеха с 2-3 см и повече във всяка посока, независимо, че всеки път движех само по един камък и подиграващият враните ме караше да го връщам в първоначалното му положение. Големината им варираше, от 3 мм до 6 мм. Бяха кръгли, гладки и твърди, като всеки нормален камък. Разказа ми, че камъните знаели кога ще се случи нещо лошо. В такъв момент започвали бързо да се въртят. Тогава той започвал да се моли човешките сърца да се променят, лошото да изчезне и на негово място да дойде добро. Освен това, по време на всеки дневните молитви, камъните му изпращаха послания от Лакантанка и другите сиви. Сега мога да допълня пешо, което подиграващият враните сподели веднъж с мен, докато седеше с дигнати ръце, по време на ритуал в колибата на пречистването камъните започвали бързо да се движат под кожата му в определен момент от церемонията. И когато се разминавали наблизо един край друг, пръскали фонтани от искри, подобно на нов клон, хвърлен в догарящ огън. Много хора, каза той, са виждали искрите и се чудят с какво ги предизвиквам. Само на няколко души съм разказал как става това. Някои шамани скришно хвърлят борови иглички върху нагорещените камъни, за да предизвикат искри. Ако са го практикували дълго, те могат да го направят много лесно в полутъмната колиба, незабелязани от никого. Други пък са се научили да правят дрънкалки от пробити раковини, като слагат вътре парченца кремък и те предизвикват искри, щом се разклатят дрънкалките но те никога не издават тайните си пред хората. Оставят ги да си мислят, че това е дело на духовете. Моите искри идват директно от Лакантанка и той си има своя причина за това. Оцених думите му, защото бях виждал и двата вида искри в колибата на пречистването другите предизвикваха само разпилени и спорадични искри, докато фонтаните на подиграващия враните бяха толкова плътни, че образуваха стълбове, които се издигаха до най-високите части на колибата. Каква е причината, за която говориш? Какво означават искрите? Знаеш, че огънят е проявлението на слънцето на земята, отговори той, а неговата топлина в действителност е топлината на съществото на Лакантанга. Когато камъните хвърлят искри, това значи, че самият Лакантанга е влязъл в тях и действието им е провокирано от неговото вихрено движение около мен, за да ми подскаже, че е тук. Ако някой докосне камъните в тялото ми точно в този момент, ще си изгори ръката. Не изгарят ли рамото и гърба ти? Не. Усещам топлина и това е всичко. А защо Лакан Танка се появява в тези моменти? Това става само когато лекуваното чрез мен заболяване е много тежко. Лакан Танка е като един добър учител, след като е обучил ученика си. Той стои зад него, за да види на какво е способен. Настоящата ситуация, обаче, е твърде тежка и почти безнадеждна и затова той идва, за да я поеме. Не поема ли той винаги нещата в свои ръце, в смисъл, че ти си куха кост за него? Не по този начин. Наред с средствата за концентрация той винаги се възползва от естествените и духовни способности, които е натрупал и развил в мен през годините. Той ме уважава, като ми позволява да дам своя принос в процеса на лекуването. В какво се изразява неговото поемане на нещата? В колибата се възцарява атмосфера, много по-различна от обикновено. Усеща се като енергийно насищане. Тялото ми започва да подскача и трепери от енергията. Това се предава и на болните. Те не знаят какво точно става, но усещат, че това е нещо божествено, таинствено и даже страшно. Чуват се острите писъци на орли и ястреби, рев на животни, придружени от мощен гръм. Чуват се певци, които пеят под звуците на барабани и дрънкалки. Най-често самата колиба започва да се тресе и да дрънчи. Жертвените предмети, окачени по покрива, се клатят напред-назад. Понякога камък може да изскочи с съскащ звук от дупката в центъра на пода. Много често хората крещят, че усещат нещо горещо, подобно на огромна ръка, която докосва телата им. А след това викат, защото горещата ръка измъква болестта от телата им, а това наистина боли. До края на церемонията, а тя понякога продължава повече от час, тези хора са напълно излекувани. Без значение сериозността на заболяванията. Точно така. Защо тогава не вкарваш всичките си пациенти в колибата? Казах ти, Лакан Танка решава вместо мен. Той си има своите причини и аз никога не питам какви са те. Излиза, казах аз, че едновремешните шамани не са знаели за личните посещения на Лакантанка в колибата на пречистването, когато се е появила едрата шарка и другите бедствия. Как си обясняваш това? Не познавам друга свещена личност, която да е получила специална сила, и не познавам друг с камъни в тялото си. Но другите свещени мъже са притежавали сили и способности, които аз нямам. Лакантанка работи с всяка куха кост, по свое усмотрение. Как научи всички тези неща за камъните в тялото ти? Съществото, което разговаря с мен в скалната пукнатина на Беарбилд, ми предаде всичко и от тогава нещата стават точно така, както той ми повели. Видя ли светлина, докато беше в пукнатината? Да. Какъв цвят? Бял. Значи ли това, че самият Танка е разговарял с теб? Мисля, че да, но това беше толкова силно преживяване и аз бях така завладян от него, че ми се струваше, като че ли не чувах и не виждах ясно каквото и да било. През един от следващите дни продължихме разговора си за камъните. И така, казах аз като начало, ти имаш три лечебни камъка и седем говорещи в тялото си. Споменай онези, които използваш като атрибути в танца на слънцето, камъните от дупката в колибата на пречистването, които контактуват с теб и ти донасят послания от Лакантанка и помагачите, а също и още 405 бели каменни мъже-помагачи. Очевидно камъните играят роля от първостепенно значение в живота ти на свещен човек. Има ли още нещо за белите каменни мъже? което все още не си ми казал, а би искал да разкажеш на хората. Не съм ти разказал, отговори бързо старият свят мъж, чието ум бе все още остър като бръснач, защо в повечето случаи само някои от белите каменни мъже идват да ми помагат при лекуването или изцелението. Взе една пръчка и нарисува голям кръг на земята. Това е целият свят, поясни той, като използва пръчката за показалка. 405 тебели каменни мъже помагат навсякъде на хората, които обичат лакантанка, не само на коренните американци. Някои имат работа тук, други – там някъде. В Китай, Африка или Германия. Това ме подсети за приятеля ми Зоби Кредо, главен вожд на зулуските заклинатели в Южна Африка, който ми разказа, че има голям брой духове, които идват да му помогнат, когато лекува и се занимава с изцеление. Разказах на подиграващия враните за него и думите ми за многобройните духове го впечатлиха и зарадваха силно. Освен това ти каза, че различните камъни са пригодени да помагат за различни неща, добавих аз. Хо! Потвърди бързо подиграващият враните с стиснат пестник. Защо тогава? Попитах аз, болният е този, който знае точния брой на духове, които ще дойдат на помощ в колибата на пречистването и съответно прави толкова жертвени тютюневи възобчета, чрез които ти съобщава колко са. Защо не си ти този, който предварително знае бройката? Защото Лакантанка започва да вдъхва вяра у пациента още преди да е дошъл в колибата висшите сили искат болния да е ангажиран по всякакъв възможен начин с лечебния процес, умът му да бъде съсредоточен върху лечението и така той повишава увереността и сигурността си в положителния изход. Добре де, а понякога, прекъснах глас, всичките 405 бели каменни мъже, които ти наричаш също и добри духове, идват в колибата на пречистването, или по време на юипи, или на танца на слънцето. Не са ли заети някъде другаде? Забележи, че казвам те всички идват, а не те всички остават. Те идват за малко, за да ми засвидетелстват подкрепата си, но веднага повечето се връщат към нещата, с които са били ангажирани. Щом идват, настоях аз, макар и за малко, значи оставят лекуваните в момента някъде другаде пациенти. Това не създава ли допълнителни проблеми за болните хора? Висшите сили, отговори търпеливо подиграващият враните, не се ръководят от времето като нас. Те може да са си отишли и същевременно да са тук, защото там, където са те, няма часовници. Всичко, което правят, става моментално. Ще ти объркам напълно представите като ти кажа, че едновременно с напускането те и се връщат обратно. Как тогава разбираш, че присъстват във всеки, така наречен от нас, според нашата представа за време, миг? Защото знам, че ще дойдат толкова, колкото са жертвените тютюневи дарения. Ако аз или болният сме направили 405, ще дойдат толкова. И ако някой се опита да ме измами, както направи Джордж Железният облак по време на онова Юипи, e за което ти разказах, всичките 405 бели каменни мъже ще дойдат и ще останат, докато не му дадат добър урок. Спомни си как Джордж се опита да задържи в ръка едно тютюнево възобче, докато бях вързани светлината е изгасена, за да не може някой да го отмъкне чрез измама. Той мислеше, че го държи, но когато запалиха осветлението, видя, че няма нищо в ръцете си и беше същисан. Не държеше нищо освен въображението си. 405 бели каменни мъже му скроиха този номер и той никога повече не повтори провокациите си. Излиза, че белите нали каменни мъже са дар за коренните американски шамани и за всички лечители по света, казах аз. Ще бъдат ли на разположение на неиндианците, ако те пожелаят помощта им? Подиграващият враните кимна бързо с глава. След като белите каменни мъже вече помагат на целия свят, разбира се, че ще дойдат при всички, които се доверят на Лакан Танка и използват силата на тютюневите дарения, за да ги повикат. 10. Силата на вярата Когато подиграващият враните веднъж ми каза, не всеки може да се излекува, но всеки може да бъде изцелен, разбрах какво имаше предвид, тъй като го бях чувал от устата на няколко шамани от други племена. Но както и за всичко останало, което казваше, исках лично да потвърди какво точно има предвид. Защо? Попитах, правиш разлика между лекуване и изцеление. В какво се изразява тя? Лекуването, отговори той, също е духовен акт, но не по същия начин, както е духовно изцелението. Хората умират. Не всеки бива излекуван. Не съм питал Лакантанка защо е така. Знам също, че той не взима никого от този свят. Това би го направило отговорен за всяка смърт, в това число и нещастните случаи. Ако прецени, че някой човек не може или не трябва да бъде излекуван поради някаква причина, той може да реши да не се намесва и да не променя ситуацията. Просто ги оставя да отидат при него. От друга страна, има случай в които решава да се намеси и да спаси нечи живот. Въпреки това смъртта не е лошо нещо, щом след нея можем да останем завинаги с лакантанка. Всъщност това е целта на нашето раждане. Раждаме се, за да умрем, тъй като смъртта е началото на големия живот, който той пази за нас. Казвал си ми, казах аз, че по време на твоите видения си разбрал, че след смъртта духът на човека приема една от три определени форми и остава в нея до деня, в който Лакантанка ще отдели духовните хора от недуховните. Духовните ще отидат на едно хубаво място, а останалите ще тръгнат по път, изпълнен с много страдания. Какво имаш предвид под страдание? Какво ти е било показано за него? Устните на подиграващия враните се обтегнаха и едва се отваряха, докато ми отговаряше. Вече казах, че хората сами създават наказанията си тук, на земята. Това може и да е достатъчно, за да удовлетвори Лакантанка. Но не бих го обвинил, ако наистина хлопне вратата. Начинът, по който мислят хората и му обръщат гръб, напълно заслужава такова поведение от негова страна. Какво искаш да кажеш, попитах, с хлопването на вратата. Че духът на умрелия човек вечно ще витае наоколо, без да може да си намери място за приземяване. Постоянно ще кръжи около щастливците, избрали лакантанка, и ще вижда какво е пропуснал. Това звучи почти като тезата на католическата църква за чистилището, коментирах аз, като се чудех дали не го е взел оттам. Тази мисъл е по-стара от идването на черните раса, отговори той, но все пак се надявам духовете да не са принудени да бродят вечно. Все пак обаче, тъй като там няма часовници, те ще се чувстват по-различно, отколкото тук, на Земята. Ами изцелението, запитах, какво ще кажеш за него? Изцелението е чисто духовно по своята същност и помага на човека да остане с танка. В този случай, когато смъртта дойде, той ще си отиде в мир и няма да е гневен или неблагодарен заради смъртта си. Чрез изцелителните ритуали той се научава да мисли за качеството на живота, а не за количеството. Изцелението е безценен дар, който може да получи всеки, желаещ да го приеме. Излиза, възразих аз, че Лакантанка избира живота или смъртта на хората. Лакантанка и Тунка Ишла, отговори той строго, са много по-загрижени за оцеляването на нацията, отколкото на отделния индивид. Затова станца на Слънцето даваме възможност и за лекуване, и за изцеление на всеки, който иска да го получи. През четирите дни на церемонията танцорите се превръщат в кухи кости и простират ръце към хората, за да им предадат лечебната и изцеляваща енергия, изпълнила ги по време на молитвения танц. Те разпространяват надежда и сила, за да повдигнат духа на народа ни и той да пожелая да върви към бъдещето сам човек не може да постигне това, но един изцелен и обединен народ може. Бележка, за сравнение, при традиционните лечебни ритуали на апачите усилията за изцеление се активизират в случай, че болният е обречен. Ако сте очудени или не разбирате смисъла, спомнете си, че, както каза подиграващият враните, изцелението се прави предимно за спасението на общността. В тези случаи вниманието се прехвърля към опечелените, тъй като те ще имат нужда от много повече сила и утеха след загубата на своя приятел или любим човек. Апачите простират ръце и се молят един за друг, така че благословиите се разпространяват върху всички. Докато болният е в съзнание, вижда това и си отива с този последен спомен. Това е едно мъдро и смело решение и ние, от външния свят, бихме спечелили много, ако го освоим. Каква роля играе вярата при процеса на лечение? Без вяра няма нито лечение, нито изцеление, поне не по най-добрия възможен начин. Но невярващи хора са лекувани всеки ден, възразих аз. Тялото е удивително нещо, отвърна ми подиграващият враните с стоманена нотка в гласа. Лакантан така го е устроил, че да могат болестите да се лекуват без намесата на лечител. Ако хората имат търпение и изчакат малко, всички болести ще си отидат от само себе си. Но те губят търпение и оплашени търсят помощ, понеже знаят, че лечителят или белият доктор могат да ускорят лечението, като им дадат нещо, което ще стимулира тялото им да направи каквото може. Казвали ли са ти, че умът е виновен за много от болестите? Знам, че начинът, по който мисли човек, може да разболее тялото, както може и да го излекува. Но това не се отнася за всички болести. Например, за разните болести или различните счупвания или наранявания, както и сериозните изгаряния. Те се появяват независимо от мислите ни. Белите, идващи при мен, ми казваха, че можем да избегнем простудите и пневмонията като мислено ги прогоним. В някои случаи това може и да помогне, защото мисленето ще накара онези, които вярват в него, да живеят по-внимателно, но рано или късно те ще се разболеят от простуда. Много от нашите тук, в резервата, умряха от пневмония. Аз загубих децата си от нея той спря, за да прогони една муха от лицето си, замисли се за малко и продължи. Балансът е също много важен, когато става дума за болести. Ако всичко е в равновесие, ние сме в хармония с себе си и в душевен покой. Балансът е може би най-доброто средство в света против болести. Даже по-добро от теб. Попитах с усмивка. Даже по-добро от мен, повтори той и ми върна усмивката. По-добро от Лакан Танка и помагачите. Не. Казах само в света. А те са около света. Беше доволен, че избягна капана ми и се усмихваше отново. Когато при теб идват хора и ти носят тютюн за пушене и те молят да ги лекуваш, казах аз, знам, че поглеждаш в очите им и разбираш дали наистина вярват в способностите ти и искат да ги излекуваш. Знам също, че така преценяваш дали имат или нямат достатъчно вяра в себе си, за да помогнат на изцелението, и най-вече дали вярват в обещанието на Лакантанка да изпрати силата за него. Но това ли е всичко, което правиш, да погледнеш в очите им, Изведнъж осанката на подиграващия враните се промени и стана по-решителна от всякога. Брадичката му се изостри, раменете се изправиха, а гърдите изпънаха. Най-важният въпрос винаги е свързан с вярата на човека. Без силна вяра, продължи той, нито аз, нито Лакантанка можем да направим нещо за тяхното излекуване или изцеление. Вярата е първото най-необходимо нещо, което привлича духовната сила към нас. Разбира се, ритуалите и средствата за концентриране също играят роля, но без вяра няма енергия, няма движение. И все пак, правиш ли още нещо, освен да гледаш в очите им? Настоях аз. Забелязал съм, че понякога, докато ги гледаш, слагаш дясната си ръка върху рамото им. Той се засмя весело. Забелязал си го, защото си повярвал, каза той. Ти си един от нас. Почувствах стягане в гърлото и преглътнах сълзите си. Това беше страхотен комплимент от стария водач на свещените мъже. Ръцете му се вдигнаха нагоре и аз приготвих бележника си. Докато сме заедно, продължи той, ще видиш, че винаги поставям ръка на рамото на събеседника си. Ти просто не си го забелязал в началото. Аз ги докосвам с очите си, виждам ги с ума си, но слагам и ръката си на рамото им, и това ми говори най-много. Ако те наистина ми вярват, вярват в себе си и в лакантанка и помагачите, ръката ми започва да пари. Но ако не вярват в никого и нищо, тя става ледена. Ръката ми никога не греши. Понякога обаче, усещането ми не е толкова ясно, колкото ми се иска, тогава си слагам моята черна превръзка на очите, за да разбера какво е истинското положение с вярата им. И само поставяш ръка на рамото им. Запитах аз, защото си мислех, че съм наблюдавал достатъчно дълго движението му и бях хванал същината. Не, отговори той, внимателно поглажда рамото с леки въртеливи движения, за да почувстват хората любовта ми. Винаги съм загрижен за тях, дори когато не са силно вярващи, а в такива случаи се натъжавам и сърцето ми се изпълва с сълзи, особено ако преценя, че не мога да им помогна и трябва да ги отпратя. Бучката в гърлото ми бе преодоляна, но неговото състрадание почти я върна обратно. За да предотвратя това, трябваше да продължа разговора, така че изместих малко въпроса и се върнах на предишните му думи, където разказваше как се загръща, за да узнае подробности за болния от Лакантанка и помагачите музиката на сиуксите, Тетон Франсис Денс Море записала сведение, дадено и от използван като щит, определен от нея като надежден информатор, който разказва как един шаман го лекувал от неизвестна болест, след което се почувствал много добре и оздравял. Едно от нещата, които направил шаманът по време на лечението било да извади черно парче плат и да завърже с него очите си после продължи лечението, като Ден Смор не дава обяснение какво се е случило след поставянето на черната превръзка. Ето още едно потвърждение, че подиграващият враните прилагаше древни методи, защото той също често увиваше черно парче плад върху очите си, когато започваше да лекува някой свой пациент. Единствената разлика бе, че той ми разкриваше причините, поради които го прави, и какво научава. Беше често явление да му отидеш на гости, да намериш спряла пред дома му кола и някой роднина да се появи с думите. Дядо е увил. Тогава ти ставаше ясно, че той си е намотал черната превръзка на очите и лекува посетителя. Докато ние с подиграващия враните работехме върху книгата, често идваха различни болни и молеха за помощ щом решаваше да им помогне, той изваждаше черната превръзка, увиваше се с нея и едва тогава започваше лечебните процедури. При всяко пътуване, особено ако отиваше специално да преглежда, той взимаше със себе си превръзката, колекцията от камъни, както и разни билки и корени черната превръзка на подиграващия враните беше широка около 10 см и дълга около метър и половина. Краищата бяха разрязани, така че можеха да се подпъхват или завързват. По времето, когато го видях за първи път, парчето плат се нищеше по края от честата употреба и бе доста износено, но по него нямаше дупки. Старият шаман ме накара да го взема в ръце, даже го сложи върху лицето ми, за да се убедя как чудесно изолира светлината. През месеците, които прекарахме заедно в работа върху книгата, никой друг не се и докосна до покривалото, а само на Кейт и няколко близки приятели той позволи да го вият около главата му. За подиграващия враните превръзката бе свещен предмет. Един ден го запитах откъде има това парче плат и той отговори, че първото е получил от стремето, заедно с инструкциите как да го използва. А когато то се износило, го подменил с сегашното. Подиграващият враните смяташе да го предаде на някой истински шаман, но се съмнявам да е имал възможността да го направи, Както вече казах в глава Първо Римско, магическият му възоб може би е бил предаден на някой друг или най-вероятно е изгубен. Въпросът с черното парче плати употребата му стана предмет на няколко разговора, особено тъмнината и нейната връзка с лекуването, изцелението и ясновидството. Защо, запитах, се увиваш в него и защо тъмнината толкова често е част от онова, което вършиш. Той вдигна нагоре ръце. За да постигна пълно сливане с Лакантанка и помагачите, трябва да се изолирам от всички външни влияния, включително и натрапчивите мисли, и да създам едно тихо място, където ще съм напълно отворен към тях и концентриран върху настоящия проблем. Черната превръзка ми помага да осъществя всичко това по най-ефикасния начин тъмнината позволява на очите на съзнанието ми да се проявят, тъй като те виждат много по-надалеч от физическите. Не си ли забелязал, че образите се открояват чудесно на тъмен фон? Под черното покривало сетивата ми се изострят и оживяват. Тъмнината ми помага да разбера чувствата си и подсилва способността ми да чувам звуците на духовете. Дори шепотът се превръща във вик. И ако болният е с мен в тъмнината, ако и двамата сме под едно одеяло, ние се потапяме в атмосфера, която насочва мислите ни към духовни неща и към висшите сили. Така се отваряме по-широко към тях. Това са и причините, поради които аз и други шамани лекуваме или изцеляваме понякога през нощта, пак през нощта идват и най-силните видения при този, който ги търси. Слънцето е добро, светлината също. Но през деня ние гледаме с физическите си очи и трудно се съсредоточаваме върху духовните явления. Лакантанка и помагачите ми дадоха различни начини, подходящи за всяка конкретна ситуация. Как разбираш, че слагането на превръзка или използването на одеяло са подходящи в дадената ситуация? Когато получих даровете, Получих и инструкции кой от тях ще действа най-добре за определени неща. Одеялото не се употребява често, то е подходящо при силно кървене. Понякога подиграващият враните само мотаваше черното парче плат около главата си, но по-често това правеше Кейт. То беше достатъчно широко, за да покрие очите, част от носа и челото. Най-напред той правеше малък ултар на земята, като маркираше четирите ъгъла с парчета плат в цветовете на четирите посоки. След това правеше легло от пелин в средата, между цветните парченца, и заставаше прав върху него, както бе омотан с превръзката. После се молеше, призовавайки помощта и ръководството на Лакантанка и помагачите, и много скоро разбираше чрез камъка си или върху менталния екран какъв е проблемът и породилите го причини, кое лекарство да употреби и как да го приготви и приложи. И това бе само един от начините му за диагностика. Останалите са описани другаде. Възподиграващият враните разказвам как излекува човек, страдащ от умствено заболяване. В този случай покри с черна качулка своята глава, а друга черна качулка постави на главата на пациента. В глава 12 ще прочетете, че две качулки също се използват като част от изцелителния процес. Помощниците дръпнаха завесите и стаята потъна в полумрак. След като изпя песента си, свещеният мъж видя искри, излизащи от върха на главата на болния, а след тях малки червейчета с червени главички. Останалите присъстващи не видяха нито искрите, нито червейчетата, които подиграващият враните видя с помощта на духовете, но лечението бе успешно и човекът оздравя. В три случая го видях да прилага покриване с одеяло и научих че практикуването на този метод започва с запалване на малък огън на открито, който се подклажда с парчета рок от бизон. Това осигуряваше приятния аромат, необходим за привличането на висшите сили, както и сладникавия дим, отнасящ изпетите или изречени молитви. Въглените от огъня образуваха центъра на ултар, маркиран с четири цветни парчета, обозначаващи посоките. Олтарът бе е достатъчно голям, за да побере подиграващия враните и пациента, застанали прави един срещу друг, от двете страни на огъня. Тогава един помощник, най-често Кейт, мяташе върху двамата обикновено одеяло, а не звездна завивка, и го нагласяваше така, че двете фигури да са напълно покрити и единственото осветление да идва от леките отблясъци на жравата. В този случай подиграващият враните не докосваше болния. Той просто пееше тихичко своята песен и извършваше определени ритуални действия. Хо! Ние сме изправени заедно в тъмнината. С нас е и духът на бизона. Той пак ни помага. Той осигурява всичко. Той пак ни помага. Ти, който си там, той ще ти помогне. Лакантанка ще види благодарностите ни. Тук му е мястото да отбележа, че подиграващият враните никога не говореше за чуване на благодарностите. Винаги казваше ще види нашите благодарности, като с това изразяваше увереността си, че ние трябва да вършим делата си и да живеем по такъв начин, че Лакантанка и помагачите да могат да видят благодарностите ни в действие. Изречените благодарности се дават лесно и също толкова лесно се забравят. Веднага след песента той решаваше кой от двата свои метода на лечение да приложи. Единият бе да запали билка върху въглените в краката си и с ръце да изтласква дима към пациента, който трябваше да го вдишва дълбоко и ако може без да кашля. Вторият беше да хване в дясната си ръка едно перо, насочено към болния, и по перото да издуха дъха си към него. В описаните лечебни процедури пациентите трябваше да къпят лицето си, главата, шията и гърдите в дъха му. Откъде разбираш в кой момент кой метод на лечение да приложиш? Попитах аз. Поглеждам към менталния си екран, отговори той, и получавам визия. Кой метод приложи към онази жена, която имаше вътрешен кръвоизлив, Изтласках с ръце дима към нея. А какво видя и какво стана с кръвоизлива? Вече ти казах, отвърна гой, репликата се отнася към разказаното преди от него за случая в книгата подиграващия враните. Помолих се кръвотечението да отслабне и продължих молитвата, докато то спря. С помощта на моя камък погледнах жената и видях, че това стана. Същото видях и върху менталния си екран. Понякога използвам и камъка и екрана, за да бъда сигурен. Видях как капките кръв забавиха скоростта си и после напълно спряха. Това е нещо, което всеки може да направи, за да контролира кървенето в себе си или у друг човек. Спомних си какво ми бе казал за забавянето на кръвотечение, когато срещнах една млада жена, която посети мой семинар в Тулса, Оклахома, през 1988 година. Тогава тя ми разказа, че научила как може да спре кръвотечение с силата на ума и два пъти го приложила върху себе си. Първият път, по време на хирургична намеса за отстраняване на злокачествен тумор. Преди анестезирането тя помолила хирурга да й обещае, че ще й нареди да спре кървенето си, докато се намира под опойка. Той спазил обещанието си и с очудване установил, че кървенето веднага намаляло до леко сълзене. Младата жена приложила метода и при възстановителния си процес. Програмирала се да се оправи бързо и с минимум болки. И в двата случая се събудила до половин час, чувствала се удивително добре и поискала да я върнат в стаята й. В първата книга съм предал изключително подробните обяснения на подиграващия враните за лечението на една жена с нарушен сърдечен ритъм. Това станало в една къща. Преместили мебелите и на пода на всекидневната той направил малък квадратен ултар от пелин, а в четирите ъгъла поставил по едно цветно парче плат. Олтарът бил е ориентиран северо и в южния му край наредил едно до друго четири пера от скален орел, чието върхове сочили на запад. Жената събула обувките си и застанала боса в центъра на олтара. Освен подиграващия враните присъствали и четирима певци, двама от които носели тъпанчета, а другите двама – дрънкалки. Подиграващият враните опушил жената, другите хора и себе си така пречистен, изпял песента си четири пъти, като в ръцете си държал лулата хоризонтално, докато го увивали. Дръпнали завесите и изгасили осветлението. Тогава певците заудряли тъпаните и запели песен за дъжд. В края на песента се раздял толкова мощен гръм, че разтърсил къщата, и макар небето навън да било ясно, сите на ръмящ дъждец изпълнил стаята подиграващият враните ми предаде песента, пята от певците, но обясни, че това не е точно текстът, използван от тях. Ние те викаме. Ще вали силно. Всичко расте. Перата създават въздух. Всичко е в движение. Съществата се движат. Хо, ние ги виждаме. Подиграващият враните подал лулата на жената, която знаела какво трябва да прави с нея, и започнала бавно да се върти по посока на часовниковата стрелка, държейки лулата насочена с мунт штука към съответната посока, докато направила четири пълни кръга. Щом свършила, запалили лампите и шаманът си свалил покривалото. Казал на жената, че е разбрал причината за болестта и знае какво лекарство трябва да приложи. Тя трябвало да дойде отново в 8 часа сутринта на следващия ден, за да започнат лечението. То щяло да се състои в запарването на една билка като чай, и приемането и през 2 часа, 4 пъти дневно, в продължение на 4 дни. През това време той внимателно разговарял с нея и я успокоявал. Накрая тя била в пълен покой, не била повече напрегната и оплашена и се чувствала много по-добре. Разкажи ми повече за това лечение, помолих глас. Какво стана, докато беше увити в тъмнина? Видях как четирите перелетяха из въздуха и разбрах, че енергията е тук и е в движение. Тогава прехвърлих вниманието си върху парчетата плат в четирите ъгъла. Много скоро едното се издигна във въздуха и започна да се върти около жената. След малко спря и я докосна. Обикновено докосването отбелязва мястото, където се намира центърът на болестта. В конкретния случай това беше северното парче, в червен цвят, което отговаря за здравето. То се завъртя и спря върху областта на сърцето. Погледнах натам и видях как сърцето й лудо биеше. Помолих се на севера и върху менталния си екран видях билката, която трябваше да й дам. Познавах тази билка и я имах във вързопа си. Използвах я и след 4 дни жената се почувства много по-добре. Защо перата са насочени на запад? Защото там живее грамотевичното същество. Всички го чуха да отговаря тогава той изпрати пречистваща вода и подготви жената за лекуването. Този метод само при конкретни болести ли се използва? Той е един от онези, които прилагам към пациенти, които са в състояние да се движат. Имам подобени за хора, които не могат да се движат. Нали ти разказах за мъжа, когато ми донесоха парализиран. За него направих ултар, почти като този за жената, но достатъчно голям, за да може човекът да лежи върху него. След това направих същите неща, които и за жената, и резултатите бяха сходни. Винаги правя чай на човека. Различното при парализирания мъж бе, че разтрих тялото му с едно лютиво растение. Обикновено стривам листата, корените и стъблата и с праха натривам тялото мога да го приготвя и под формата на течност. Във всеки случай то ги стимулира и кара да пожелаят да се движат. Раздвижва ли се някой парче плат, символизиращо дадена посока? Да. Какво определя кое парче ще се размърда? Помагачите. Съществото от посоката ми казва не само проблема и породилите го причини, но и кои същества да призова, когато разговарям с болния и докато го лекувам. Те ми казват на какво да наблегна и кое е от най-голямо значение за пациента да чуе. Решението е тяхно, а те знаят по-добре от мен кое е най-подходящо. Винаги ли нечия болест е загадка? Все пак болните или ранени хора най-добре знаят къде ги боли. Подиграващият враните махна с ръка на думите ми, изразявайки несъгласието си. Дори и белите лекари правят какви ли не изследвания, за да установят всичко възможно за заболяванията на хората, причините, напредналостта и така нататък. Наистина болните обикновено знаят къде ги боли. Те идват, държейки се за гърлото, стомаха или някое друго място. Но това не ми подсказва всичко, което трябва да знам за болестта и причината й. А причината ми е нужна, защото лекувам и двете. Ако излекувам само болестта без причината, страданието може пак да се върне. Точно в това е силата на увиването, на насочващия ме камък, на менталния екран или моя кристал. Те са рентгеновите ми апарати и дори повече, тъй като ми показват самото нараняване, усложненията, причините и как да го излекувам, ако все още не знам това. При нужда ми показват и нови неща, непознати ми до този момент. Посещавал съм пациенти в болница и самият аз бях няколко пъти хоспитализиран тук, в Пайнарич. Мисля, че белите лекари биха могли да използват ментални екрани или някои кристали, защото има много неща, които, според мен, те не знаят и не могат да извършат. Далас потвърди това, тъй като бе попадал нееднократно в болница и знам, че имаше доста отрицателно виждане по въпроса. За нещо по-сериозно болните си укси биваха изпращани в Денвър, щата Колорадо, или в Линкълн, Небраска. Аз, обаче, имах смесени чувства по отношение становището на подиграващия враните. Знаех, че обществените лекари в Пайнари и Чиронсбът работеха в изключително бедни, дори бих казал бедствени условия и понякога им се налагаше да се нагърбват с непосилен товар. Не се очудвах, че си уксите питаеха толкова отрицателни чувства към болничното лечение. През годините, в които посещавах резерватите, общото мнение сред индианците бе, че болниците са място, където хората отиват, за да умрат. В доста случаи, когато се налагаше да преместят подиграващи евраните от една болнична стая в друга поради някаква нередност, той просто ставаше от леглото, обличаше се и напускаше болницата, отивайки си вкъщи. Страхуваше се, че ако не го направи сега, никога после няма да може. Далас се разсмя весело на думите на подиграващия враните, който, доволен от реакцията му, добави. Може би трябва да подарим на белите доктори някои черни покривала и одеяла, на дупчените, ако нямат нищо против. Просто имаме само такива. Как попадна в болница? Попитах глас. Роднините ми ме заведоха, понеже веднъж бях припаднал, а друг път бях твърде отпаднал, за да се възпротивя. Не можеше ли да се излекуваш сам? В тези моменти нямах никакви шансове за успех. Ами в други случаи, правил ли си го някога? Той ме погледна право в очите и каза. Аз съм на 87 години, как мислиш, че съм стигнал до тук? Знам, че си се лекувал сам, казах аз с усмивка. Просто исках да го чуя от теб. Когато се лекуваш сам, правиш ли необходимите процедури 4 пъти на ден, в продължение на 4 дни? Винаги. Дори да се почувствам добре за по-кратък срок, продължавам лечението. Така ме научиха и не го променям. Забелязах, че и лекарите, когато ми дават хапчета, ме карат да взимам всичките, макар че може да съм се почувствал по-добре само от половината. А ти взимаш ли хапчета? Понякога да, понякога не. Знам, че ползата от тях е, че карат тялото да прави, каквото му е необходимо за лечението. Средствата, които Лакантанка ми е дал, го правят по-добре от всякакви хапчета. Беше станало късно. Бях гладен и реших да прекратя разговора за болници и хапчета и да се върна към други, недовършени теми. И парализираните болни ли лекуваш по 4 дни, попитах. Това е доста трудно и за тях самите, и за придружаващите ги. Конкретният болен, за когото говорихме, остана при мен 4 дни. Но ти видя, че използвайки ме като свой проводник, Уикан Танка прави най-различни промени във всяка отделна ситуация. Ако, например, пациентът не може да пие чай, прилагам лекарството по друг начин, да кажем, втривам го в тялото му. Виждал си ме също да лекувам без никакви предварителни подготовки, когато, например, наместих изкълчения крак на онова е момче по време на танца на слънцето. За лакан танка и помагачите няма фиксирани начини. Те правят това, което е най-подходящо и ефикасно и аз не задавам излишни въпроси. Както вече ти казах, това е приоритет на белите хора. 11. Кошниците на любовта много от лечебните методи на подиграващия враните бяха вече описани, но все още е необходимо да бъде изяснен основният му подход към лечението, както и специалните средства, които използва. Като прибавим този материал към обсъденото до тук, многообразието на методите му за лекуване ще стане още по-очевидно и отново може да породи въпроса защо тези методи са толкова много подиграващият враните вече бе обяснил това разнообразие с думите, че Лакан Танка знае, че на различните хора ще помогнат различни неща и висшите сили не желаят да затрудняват кухите кости, извършващи лечението, повече от необходимото. Като променят постоянно начините и пътищата, силите поддържат вълнението у лечителите и повишават предизвикателството. Винаги може да се появи нещо неочаквано и така от началото до края лечението си остава едно безкрайно приключение. Винаги има нови неща, които могат да се използват, и нови върхове за покоряване. Същевременно всичко това е подплатено с една абсолютна сигурност. Тя се изразява във вътрешната убеденост, че един и същи Бог е научил на едни и същи неща всички хора по света. Това са онези сериозни обещания за успех, дадени от Лакантанка и помагачите, които са били изпълнявани на практика безброй много пъти. Основите на всеки лечебен метод се коренят в древни учения, доказали стойността си през вековете. Войните влизат в боя сигурни, че ще победят и знаят, че дори смъртта, ако разбираш крайната цел на живота, е победа. Освен различните вариращи методи, които отбелязах, имаше обичайни и рутинни процедури, прилагани за всеки пациент, като тук искам отново да повторя, че ако аз използвам думата пациент и даже съм я сложил в устата на подиграващия враните, той никога не я употребяваше. За онзи, който го посещаваше, говореше като за човека или предпочиташе да го нарича по име. Интуитивно усещаше, че да наречеш някого пациент, значи да му създадеш отрицателно самочувствие, а това разрушава и отслабва иначе силната връзка между болния и лечителя, връзка, която той считаше за най-съществена за постигането на успех. Рутинните действия са описани по-долу и се използват и при лечение, и при самолечение. Номерирах отделните стъпки, за да внеса яснота в изложението, макар да знам, че подиграващият враните не би се съгласил с каквато и да е мисъл за номериране на нещо, извършено в или чрез негото акантайка и помагачите. Номерирането премахва единството на процеса и неговото таинство, всички неща, свързани с висшите сили, се обединяват и стават част от цялото. Как биха могли да бъдат разделени? Само белите хора, какъвто съм аз самият, правят това. От друга страна, подиграващият враните щеше веднага да се съгласи, че разделенето на етапи, с редки изключения, безспорно осигурява успех. Необходима е последователност на действията, включени в една церемония, за да се извърши тя правилно и в необходимото време. Рутинният метод съдържа събиране на сила, нейното освояване и задвижване. Това е стар начин, доказал себе си. Защо да го променяме? подиграващият враните не разбираше страстта, с която искаме да променяме или да преструктурираме всяко нещо, за да го пригодим към някакъв наш модел, макар че приемаше възможността ни да развием старите традиции и да ги приспособим към съвременната ситуация и потребности. За Създателя, разбира се, е достатъчно просто да му служим. Всичко друго е, както ние се изразяваме, сос или десерт към главното ястие. Етап 1. Човекът трябва да донесе на подиграващия враните тютюн като жертвен дар. В минали времена това вероятно са били специално отглеждани и смесени свещени видове тютюн, донасени в лула но с течение на времето станало трудно да се отглежда такъв тютюн и шаманът започнал да приема произведените с търговска цел цигари или насипен тютюн, който сам свивал на цигара. Защо тютюн? Защото Лакантанка е вложил свещена сила в него. За това говори сладкият му аромат. И защото неговият дим донася молбите и молитвите до Създателя. Димът е родствен с огъня той произлиза от него. А огънят е изключително свещен. Така че пушенето е действителното начало на лечебния процес. Ако не се извърши пушенето, процесът няма да започне. При пушене тютюнът трябва да изгори целият и това да потвърди, че лечението ще се проведе прецизно и ефектът му ще бъде пълен. Етап 2. Получил тютюна, подиграващият враните трябва да разбере дали ще го пуши или не. Това зависеше от силата на вярата на отделния човек. Начинът вече бе описан, той включва, освен другото, и поглеждане с очите на ума, както и разтриване на раменете на човека, за да се види дали ръката на лечителя ще се затопли или ще изстине. Подиграващият враните не влияеше по никакъв начин на ръката си. Ако се опитам да им въздействам, казваше той, кого бих излъгал, като я накарам да се промени според желанията ми. Може да започна да лекувам нещо, което не би трябвало да се лекува, няма да получа истинската помощ на лакантанка и ще измамя доверието на човека, дошъл при мен. Етап 3 след изпушването на тютюна подиграващия драните разговаряше надълго с болния за метода на лечение. Търпеливо обясняваше, че онова, което ще направи, има дълга, древна история. Пътят на Лакантанка е стар и доказан чрез практиката. Самият шаман бе използвал всичките си методи многократно и с голям успех човекът щеше да види как това сега се осъществява в собствения му живот. Това се превръщаше във вълнуващо явление, общността щеше да види човека отново здрав и щеше да знае, че Танка се грижи за хората. Лаще, лаще, лаще, би казал подиграващият враните. Добре, добре, добре, с нарастването на доверието и надеждата у човека, лечителят започваше да говори с него за причините за болестта, какво се бе случило, откакто е започнала тя, къде другаде е ходил човекът за помощ и какви мерки е взел до тук. В процеса на разговора подиграващият враните преценяваше отговорите и сравняваше този случай с другите подобни, които бе лекувал. В действителност искаше да разбере дали болестта е свързана с друг човек или хора, дали някой от семейството е страдал от нея, и най-вече, дали лошите взаимоотношения бяха допринесли за стадия, в който заболяването бе засегнало пациента. Интересуваше го как болестта влияе на останалата част от семейството. Специално напомняше на човека, че древният и доказан начин изисква лечението да се извършва 4 пъти дневно, през 4 равни интервала, в продължение на 4 дни. 4 беше свещено число и притежаваше мощ само по себе си. Отделните процедури на лечението се повтаряха. При всяко повторение подиграващият враните започваше процедурата бавно и всеки следващ път ускоряваше темпото, натискаше малко по-силно, говореше повече за надеждата и успеха. Най-важното нещо, докато прилагаше дадено лечение, бе да доведе пациентите до състояние на дълбок покой, което той наричаше пред тях освобождаване от страха тъй като всъщност Лакан Танка и помагачите бяха истинските лечители, те присъстваха в него и се проявяваха чрез него и нямаше граници за постиженията им. До момента на последната процедура, на четвъртия ден, очакванията на пациента трябваше да са достигнали връхната си точка. Сега вече той бе напълно готов да сбъдване на надеждите му след приключване на лечението висшите сили щяха да останат и да го съпътстват не само до пълното му излекуване, но и след това, всъщност, завинаги. Знай това и го кажи и на другите, би рекал старият свещен мъж. Целта на тази продължителна беседа бе да се увлекат хората напълно в процеса на лечение, да се ангажира цялостно личността им, да се потопят плътно в контакта с лакантанка и помагачите и да се събудят собствените им оздравителни способности, както и тези на кухите кости, които са ги лекували. Вследствие на това те задвижваха едновременно силата на лечението и тази на вярата в успеха, тъй като умовете им изпращаха оздравителните сигнали там, където имаше нужда от тях и те ликвидираха и причината за болестта, и самата болест. Етап 4 Подиграващият враните се увиваше или използваше камък и одеяло, или отиваше в колибата на пречистването, за да получи пълна информация за болестта. Към казаното от човека добавяше и това, което научаваше сам. Отчиташе едновременно и спецификата, и дълбочината на проблема. Разбираше какви средства да използва и как да ги приложи. Оставяше висшите сили да преценят пътя, по който да тръгне, както и продължителността му. Етап 5 в процеса на лечение подиграващият враните се отваряше напълно към лакантанка и помагачите, за да призове целебната сила. С течение във времето се вглъбяваше все повече и повече в процеса, дори забравяше за себе си, усещайки, че нищо друго няма значение. Не приемаше никакви прекъсвания и не се обръщаше настрани даже и за миг. Ако трябваше да отиде до туалетната, правеше го в интервалите между процедурите или сутрин, преди започването им, или в края на деня съсредоточаваше се върху докосването с очи и раздаваше на хората дълбоката си обич. Хората трябва да почувстват това, ми каза той веднъж. Те трябва да знаят, че лечението и всичко, което правя за тях, им е изпратено в кошница от любов. И когато моята кошница с любов ги достигне, ще разцъфти и тяхната към мен. Наблюдавай внимателно и ще видиш как от време на време през тези четири дни те ще се приближават към мен и ще ме докосват по бузите или раменете. Бог ме е дарил с очи, за да стана многократно свидетел на това. Тогава разбирам, че любовта им е силна като моята. Когато излекуването се осъществи, ставаме по-близки от братя и сестри, и това е за цял живот. Ние сме едно предла танка. Тази любов няма нищо общо с физическите измерения, тя е свързана с съюза на сърцето, духа на ума. Етап 6 За да задълбочи тази обмяна на обич, подиграващият враните прилагаше лечението изключително нежно, даже понякога пееше или сите наникаше на певни звуци. Ръцете му се движеха плавно и той придружаваше действията си с жестове. Обикновено извършваше четири движения, например, ако използваше билка като лекарство, той я поднасяше към човека и оттегляше, поднасяше пак и я оттегляше, и така до четвъртия път, когато вече му я даваше. Перата се използваха по същия начин, а чашата с чай едва на четвъртия път докосваше устните на болния. Трябва да подчертая, че използването на свещените числа 4 и 7 беше част от изграждането на увереност. Хората вярваха, че тези числа, сами по себе си им носят духовна сила, а всяко нещо, осъществено 4 или 7 пъти, придава допълнителна духовна сила. Това умножаваше силата по много интересен начин, защото принципът не беше простото равенство 1 плюс 1 равно 2, а 1 плюс 1 равно 10, 20 или 30. Сумата се реализираше не от математическите правила, а от вярата на въвлечените факта е хора, единството между светения мъж и пациента. Колкото по-силна бе вярата, толкова по-висок бе резултатът. Молитвените ритуали на чероките са изградени на същия принцип. Отделните им етапи са комбинирани на принципа на свещените числа и резултатът от тези ритуали е многократно по-голям, защото хората вярват, че свещените числа увеличават силата им. Етап 7 В края на лечението се изразяват благодарностите към Лакантанка и помагачите и се изричат обещания. Обикновено хората забравят за последното и поради това ефектът от лекуването е краткотраен. Подиграващият враните караше своите пациенти да правят това по традиционния начин, като настояваше в разстояние на 4 дни след приключването на лечението те да пожертват нещо стойностно или значително за тях. Присъединяваше се към тяхната жертва и също се отказваше от нещо, като им припомняше, че след всеки танц на слънцето далите обед правят същото. Едно от предложенията му бе да постят за част от престоя си при него. С чувство за хумор им обясняваше, че това не е чак толкова трудно, тъй като нивото на безработицата, повече от 80% за Пайнарич, и отпусканите от правителството дажби така или иначе водеха до постене. Спомням си разказа на Чарлз Рос как по време на възстанието в Ундитни през 1973 година. ФБР заплашило индианците, че ако не се предадат, агентите ще обградят местността и ще затворят достъпа до всички хранителни източници. Индианците отговорили, защо не направите нещо, с което да не сме свикнали, Паралелно с постенето подиграващият враните съветваше пациентите си да се ограничат от секса, социалните дейности, и ако имаха такава, от телевизията. Трябваше да се осамотят с лулите си, да си спомнят за всички получени благословени дарове и да прекарат възможно най-дълго време в благодарност към висшите сили трябваше редовно да се пречистват и да се научат да мислят за себе си като за кухи кости. Освен това не биваше да разказват много за това какво им се бе случило, а със сигурност не трябваше да се хвалят. Станалото бе уникално и лично изживяване между лакантанка и помагачите, подиграващи евраните и тях самите. Споделянето или хваленето щеше да опорочи постигнатото. Разбира се, останалите щяха да забележат, че излекуваните живееха вече по нов начин и вярваха във висшите сили безпрекословно и при удобен повод те щяха да окоръжат всеки, пожелал да сподели тази вяра. В тази глава описах четиридневните ритуали. Изключение правят колибата на пречистването и церемонията Юипи, които се провеждаха еднократно лечебните процедури и прилагането на различни лекове или билки можеха да се повтарят и след еднократните церемонии, докато самите ритуали на колибата и уипи – никога. Вероятно това се дължеше на факта, че тези два метода бяха най-мощните изцелителни средства и постигнатите резултати оставаха най-дълго. Без съмнение ритуалът на колибата е на пречистването, изпълняван от подиграващия враните, където самият Лакан Танка се явяваше в ролята на лечител, заемаше първо място в списъка на целебните церемонии. Освен на певните звуци, които подиграващият враните си припяваше по време на лечението, той имаше и собствена лечебна песен макар че я бях чувал много пъти и я познавах отлично, той не се чувстваше достатъчно свободен да я сподели. Тя бе твърде лична и значима. Все пак ми разкри същината на частите й, за да мога да ги опиша, и така да дам възможност на всеки, който иска, чрез общуването си с Лакантанка да си създаде своя собствена лечебна песен. Моля запомнете, че всеки ред от песента завършва е личния за подиграващия враните звук ху, ху изпят нежно и с много любов. Ред едно. Молила кантанка да му помогне да излекува болния. Ред две. Моли майката земя да му помогне да излекува болния. Ред 3. Обръща се към посоките, към деня и нощта, към сезоните да му изпратят индивидуалните си сили, за да излекува болния ред 4. Казвай на тези, които е помолил, че иска болния да ходи изправен, да бъде здрав, да има добро сърце и да обича другите. Ред 5. Представя лекувание от него като свой приятел. Ред 6. Завършва песента с молба към висшите сили да помогнат на човека и да му върнат доброто здраве. Ред 7 изразява предварително благодарността си за успеха от лечението, тъй като е убеден, че такъв ще бъде постигнат. Забележете, че цялата песен е изпълнена с положителни твърдения. Няма и намек за съмнение или провал. Ако разгледаме седемте етапа, през които минава успешният лечебен процес, очевидно е, че болният е въвлечен ментално и физически в борба с болестта. Повече от всичко друго това е ангажимент на ума, а както знаем, той оказва много силно влияние върху отпора на тялото срещу болестта. Подходът става съвсем ясен когато видим, че в интервалите между отделните процедури през деня болният е насочван с помощта на свещения обръч да моли Лакантанка и помагачите да му помогнат да опознае себе си и да обнови духа, си в тези аспекти, за които отговарят съществата от четирите посоки – прераждане, обновление, създаване на потомство и благодарност. Коренните американци знаеха как се прави обръча и най-често дори носеха със себе си предварително направен такъв за лечебните процедури. На онези, които не знаеха, се показваше как се изработва и използва. Направих иллюстрации на един типичен обръч с 14-инчов диаметър и неговите допълнения. Прави се от върба, връзки от естествен материал се връзват на кръст, за да маркират посоките, и се добавят цветни парчета плат. Основното му приложение е да помогне на болните да ревизират себе си и живота си и да се съсредоточат върху отношенията с своите близки, лакантанка и помагачите. В края на всеки ден, след приключване на лечебните процедури, болните вечеряха и прекарваха останалото време до лягане, вглъбени в тиха медитация върху връзката си с Лакантанка. Медитацията включва дълбоко дишане и молитва, като молитвата се състои от молба и слушане. Освен всичко друго молитвите трябва да включват желанието на пациента да е здрав, за да помага на другите. Нуждата от излекуване трябва да надхвърля личните желания, за да се постигне дълготраен ефект. Подиграващият враните винаги подчертаваше, че всичко се прави за благото на общността. Това доказваше, че Лакантанка и помагачите съществуват и продължават да обичат и благославят хората. Така здравите в момента знаеха, че ако болестта или неприятностите ги покусят, те също биха могли да се излекуват или изцелят. Отговорът бе тук, той винаги е бил ясен през всички векове и епохи, и щеше да бъде даден и на бъдещите поколения. Като всеки шаман, подиграващият враните прилагаше широко растенията и билките в процеса на лекуване. Той използваше и листата, и стъблата, и корените доколкото знам, не разполагаше с голям брой растения, но щом при него дойдеше човек с някакъв проблем. Силите го водеха до мястото на конкретната билка. Освен това, винаги имаше на разположение някои изсушени корени и листа, които ми показваше, когато разговаряхме за това. Останалите виждах едва след като ги донесеше, защото обикновено не ходех с него да събирам растения. Може би той интуитивно усещаше, че имах лични причини да не искам да знам много за билките. Тезата ми е, че е твърде опасно аматьори да препоръчват нещо, за което знаят малко и не бих искал аз да бъда причината за евентуални неприятни последствия. Предпочитам да оставя тези проблеми в ръцете на хора, знаещи достатъчно, и чието опит може да предвиди както ползата, така и възможните странични ефекти. В следващите страници смятам да опиша с най-общи штрихи, без да се спирам на конкретните наименования, основните растения, които подиграващият враните използваше в своята практика, така че читателите да получат обща представа за тях и за дълбочината на неговото познание. Ако някой пожелае по-подробна информация, в книжарниците и библиотеките има купища стари и нови книги, разкриващи принципите на билколечението. Въпреки това, още веднъж препоръчвам внимателен подход. Много от нещата, прилагани от коренните американци, могат да се използват и от нас, белите, но все пак с професионално ръководство. За целта препоръчвам една чудесна книга от доктор Ендрю Уайл «Естествено здраве, естествена медицина», пълен наръчник за добро самочувствие и грижи за себе си, Natural Health, Natural Medicine, A Comprehensive Manual for Well Wellness and self от Andrew Value, M. D. Издадена от Холк Тон Миф Линкол, Бостън, 1990 като сравнявам познанията на подиграващия в раните информацията, която Ден Смори е получила от други си укси, мога да кажа, че той използваше почти същите растения, но имаше и някои свои. Той често пътуваше до други си лукски резервати, за да набави определени растения, както обикаляше и резерватите на други племена. Дори веднъж, по конкретен повод, отиде до черните хълмове и до скалистите планини. Винаги изсушаваше известно количество за зимата, тъй като обикновено земята на Южна Дакота месеци наред бе покрита с дебело одеяло от сняг и лед. Обичайният му начин на приготвяне на лековете бе да свари една или няколко части от дадено растение в съд или канче, напълнено до някъде с вода. Варенето ставаше на печка или на открит огън, почти веднага след сутрешната молитва при изгрев слънце. Ако нямаше пациенти, той се молеше и веднага след обяда, а за последен път го правеше при залез слънце. Най-общо, независимо от случая, прекарваше в молитва от 3 до 6 часа на ден, и колкото повече дейности му предстояха, толкова по-дълго се молеше. Вече обясних защо. Някой от отварите оставяше да изстинат, за да са готови, когато дойде пациентът. Обикновено предвиждаше количеството да стигне за четирите процедури през деня. Човекът получаваше кафена или чайна чаша от отварата, в зависимост от състоянието на болния количеството от свареното растение също варираше. Понякога билката беше толкова силна, че само една щипка бе достатъчна. Някои корени, листа и стъбла накисваше във вода. От стремето бе научил как да ги употребява, а много често изшите сили му диктуваха количествата и пропорциите. Понякога даваше на човека да сдъвче корени, а друг път можеше да ги запали, като дима от тях или се издухваше четири пъти, или се изтласкваше, пак четири пъти, с помощта на перо в посока към пациента. И в единия, и в другия случай болният се стремеше да поеме максимално от дима, като сякаш се къпеше в него. Някои билки имаха влаканца, приличащи на малки чепчици, и с тях на помощ подиграващият враните рисуваше лечебни символи върху кожата на болния веднъж го видях да прави това за премахване на родилните петна от лицето на двама мъже и в двата случая резултатът бе незабавен и впечатляващ. В края на четвъртата процедура на четвъртия ден хвърляше растението, плясваше весело с ръце и родилните петна ги нямаше. В случай, че някой прояви любопитство, в този момент нямаше предаване на мисли. Седях там и наблюдавах внимателно, подиграващият враните не се появи в церемониално облекло. След известно време един от двамата мъже се ожени и му се родиха две деца. Няколко пъти го виждах, когато посещавах резервата, лицето му бе абсолютно чисто. Важно е да се знае, че подиграващият враните бе убеден, че успехът на лечението се дължи на плътната връзка между висшите сили, шамана, лекарството и процедурата. Духовната сила бе най-мощният проникващ елемент. Нито един от изброените по-горе фактори не би могъл да завърши процеса на лечение сам, без останалите. Отделните сили се обединяваха и така се постигаше желаната ефикасност. Атмосферата и настроението бяха също важни. Огънят, пелинът, сладката трева и музиката също допринасяха за крайния резултат. Подкрепата на семейството и приятелите бе изключително ценна и тяхното отношение трябваше да окоръжава човека да се съсредоточи върху себе си и начина си на живот. Даже и мястото, където се извършваше лечението, играеше важна роля колкото по-подходяща бе обстановката, толкова по-пълни бяха резултатите и по-бързо се постигаха. Понякога болестта изискваше лечение през нощта, в тъмна стая или в мрака на колибата на пречистването, където присъствието на лакантанка създаваше възвишени усещания. Не съм виждал подиграващия враните да лекува някой човек навън през нощта, но той ми каза, че няколко пъти го е правил и познава шамани, които го правят редовно и постигат много добри резултати. Подиграващият враните отхвърляше всякакъв намек, че лековете, използвани от сиуксите, биха могли да бъдат експеримент от страна на висшите сили или тяхна грешка. За него това бе все едно да се твърди, че най-многото, което Лакантанка може да направи за хората, е да ги остави да се оправят сами, или пък, че в крайна сметка не съществува сила, която помага. Така излизаше, че Лакантанка съществува само във въображението на примитивните и суеверни народи. Нещо повече, ако целебните растения бяха експеримент или заблуда, това би означавало, че Лакантанка не се грижи достатъчно за хората, които бе създал и за които бе поел отговорност от векове, че просто ги е изоставил да страдат и умират, докато приключи експериментът. Ако приемем това, каза старият свят мъж, излиза, че висшите сили са по-скоро чудовища, отколкото любящи същества. Аз и всички останали шамани сме водени и направлявани от лакантанка и помагачите към необходимите растения и начини на употреба в процеса на лечение. След като те се включват в лечението, значи отговарят и за избирането на растенията. Това, което нося в магическия си възоп или бера по полетата и горите, не е случайно. Използвам много лекове и до сега не съм дал на някой човек лекарство, от което да му е станало по-зле или да е получил странични увреждания. Само лекарствата на белите лекари причиняват това. Те раздават своите рецепти, като че ли едно и също лекарство може да помогне във всяка ситуация на всеки човек. Едва когато човекът се влуши, търси от друго хапче или метод много пъти смесват различни хапчета и лекарства заедно и няма как да разберат какъв ще бъде резултатът. Е, без значение кой какво е написал или казал, при нас това не се случва. Понякога в миналото отделни хора са умирали скоро след употребата на лекарства, но кой може да каже, че когато си на прага на смъртта, си умрял от лекарството? Гробищата на белите са пълни с хора, починали вследствие лекарски грешки. Ние сме малко племе, а имаме големи гробища в Пайнари и и повечето хора, погребани там, са изпратени от обществените болници, а не от шамани или свещени хора като мен. Дълго време ни преследваха и забраняваха на нашите хората да идват да ги лекуваме. Но някой ден всички ще разберат, че най-добрият начин на лекуване е комбинацията между същественото от нашите методи и същественото от лечението на белите лекари. Тогава лечението ще бъде най-добро. Бележка. Длъжен съм да отбележа, че напоследък препоръките на подиграващия враните започнаха да се реализират. Някои, макар и не много, болници се допитват до шаманите па ги молят да споделят с тях своите методи на лекуване на индианското население. Подиграващият враните би препоръчал на всички болници, вместо да използват шаманите да включат по-активно в лечебния процес пациента. Ако прочетете подробно основните принципи, включени в неговите методи, това предложение съвсем не изглежда наивно. То не е и комерциално, а със сигурност хуманизира самите човешки същества. Като знам принципното отношение на медиците, коментирах аз, чудя се дали това може реално някога да стане. Подиграващият враните стана и се разходи наоколо, преди да отговори разбрах, че иска да слушам внимателно какво казва. Белите, каза той, говорят за странните облекла, носени от нашите шамани, както и за странните неща, които извършват, скачайки и ръмжейки като диви зверове. Онези, които считат тези действия за примитивни, не могат да разберат, че облеклата и нашите действия помагат на пациента да промени отношението си към своя живот и начин на поведение. Резултатът от всичко това, като цяло, винаги е положителен. Споменаваш за включването на психологията в лекуването, казах аз. Хо, отговори подиграващият враните. Знам тази дълга дума, психология, но ми е трудно да я произнеса, а на лакотски нямаме нейн заместител. Едно от предпочитаните растения на подиграващия враните, бе така нареченият от него лапът той използваше листата и скритите на прах корени за приготовлението на лапи и мехлеми при лекуването на кожни проблеми или при кръвоспиране. Прилагаше го при изгаряния и рани. Успокояваше също и артритни заболявания, ревматизъм, натъртвания и отоци. Запарен на чай, лападът лекуваше трески, помагаше при бъбречни проблеми, болно гърло, запек и диария поканен веднъж да лекува болен в резервата на племето Крол, в Монтана, местна шаманка му разказала за чай от дива череша, който бил много полезен при простуди, кожни проблеми, заушки, въшки и проблеми с гърлото и гърдите. При открити рани караше пациентите си да здъвчат изсушена билка, която намираше в лошите земи, Бетленд. С част от здъвканата каша налагаше раната друг корен, пак сдъвкан, лекуваше устата и зъбите и действаше добре при болно гърло. Против ухапвания от гърмяща змия сваряваше листата и стеблата на някакво растение, смачкваше ги на лапа и с нея успокояваше болката, а извличаше част от отровата. Против отравения с брашлян, подиграващия драните използваше едно растение, чието листа и стебла смилаше на прах, а не го пръскаше по болните места. При загуба на апетит използваше корените на друго растение, което се срещаше по край бреговете на потоците. Изсушаваше го, смилаше го на прах, поставяше го във вода и го вареше като чай. При главоболия караше пациентите си да надвесят лицето си над въглените в колибата на пречистването ако не разполагаше с колиба в момента, казваше им да покрият главите и лицето си с кърпа и да застанат над кипяща отваря от корените, стъблата и листата на една билка, растяща край потоците. По откритите и равни места се срещаше друга билка, чието корени той сушеше, смилаше на прах и посипваше върху горещи въглени, болен с тежка кашлица трябваше да вдишва изпаренията. Имаше едно растение, използвано от мечките, което растеше в гористи места. За него подиграващият враните бе научил от стремето и го прилагаше при подути или счупени крайници, фрактури или изместени стави. Изсушените листа и корени се смесваха с меча мазнина. Обикновено затопляше на маслените си ръце над горещи въглени и след това разтриваше кожата върху нараненото място. В книгата подиграващият враните описвам такъв случай от практиката му по време на танца на слънцето, където намести изкълчения крак на едно момче. Видях как приложи успешно същата процедура, за да излекува болезнено подутите крака на две бели медицински сестри. Други корени, пак използвани от мечките, той смилаше и сваряваше на чай, с който успокояваше болки в червата. Всички тези билки подиграващият враните бе изучил, наблюдавайки мечките, но се съмнявам, че е знаел с точност от какво са боледували. По-вероятно бе да е опитал корена, откривайки, че върши работа. Стъблата и листата от мечо грозде смачкваше заедно и сваряваше на чай, с който успешно лекуваше бъбречни проблеми, както и болки в гърба, свързани с бъбреците треска лекуваше по два начина. При един я попарваше дадена билка, заливайки я с гореща вода. Човекът изпиваше част от отварата, а останалото се втриваше в тялото му. При втория начин смачкваше и сваряваше цветовете на друго растение и от това приготвяше чай. Вътрешни и външни кръвоизливи лекуваше с чай, направен от една билка, която береше в сухото корито на потоците. За нея пак бе научил от стремето. От стъбълцата и листата на същото растение приготвяше чай, чието капки действаха болко успокояващо, например, против болки в ушите. Подиграващият враните ми каза, че сред хората му това лекарство е известно отдавна и след малка проверка го открих при Ден Смор, на страница 264 от нейната книга «Музиката на Тетон». Отново стремето беше разказал на подиграващия враните за една билка, която предизвиквала повръщане в случай на хранителни отравения. Билката се сдръвкваше и се изплюваше на тила и главата на пациента. Старият шаман се смееше, докато ми разказваше за това и се шегуваше, че никога не знае със сигурност дали човекът повръща от билката, или от отвращение заради изплютото върху главата му. Имаше едни дребни плодове, които подиграващият враните бе намерил в земите на племето Крол. Изсушаваше ги и после ги смилаше, а след това смесваше праха с гореща вода и така правеше чай, с който засилваше апетита. По равните места растеше едно много листно растение, което той изсушаваше, сваряваше и правеше на чай, който се пиеше по време на хранене от хора с бъбречни проблеми. Пак повтарям, описаното тук съвсем не е цялата палитра от лекове, използвани от подиграващия враните, макар да обхващам доста голяма част от тях. Желанието ми е да разкрия колко богата е лечебната му практика, нещо, според него самия е характерно за всеки шаман. Твърдеше, че практически може да излекува всичко и голяма част от делата му подкрепяха тази теза. През последните години, преди да ограничи постоянната си практика, лекуваше дори рак, и то с голям успех, макар че следващата глава ще покаже известни резерви, които проявяваше относно това лечение. Списъкът на страдащите от различни заболявания, лекувани от него, е безкрайен. Нещо, което трябва да изтъкна във връзка с неговите твърдения, е че в първата книга, подиграващи едвраните, той конкретно споменава имената на всички хора, чието лечение съм описал. Ето защо, ако твърденията му не бяха верни, хората лесно биха могли да възразят. А тази книга е на пазара вече от 11 години и никой не е изказал и дума срещу нея. Също така в много от описаните случаи присъствахме аз и други хора и бихме могли да потвърдим всичко казано до тук, а аз не мисля, че сме голословни. Преди да срещна подиграващи евраните и други шамани и шаманки, харесвах името си Томас, тъй като ми прилягаше характера на Тома Неверни, който трябвало да види със собствените си очи раните на Христос, за да повярва. Днес приличам повече на онзи Тома, който, след като му било показано, започнал да служи без никакво съмнение или поглед назад. Затова съм признателен и задължен на подиграващия враните повече, отколкото на всеки друг. Благодарение на него наистина се научих да вярвам, за да видя, както правят повечето индиански традиционалисти, а не да гледам, за да повярвам. Вторият начин е по-уместен при положение, че не съществува Бог, а аз съм сигурен, че го има. Известният теолог Карл Барт осъзнал цялата истина само в един единствен сблъсък с проблема. Негов приятел му разказал, как след много търсене не могъл да повярва в Бог, тогава теологът отговорил, кажи ми в кой Бог не вярваш и мисля, че ще установим, че аз също не вярвам в него. Смисълът е съвсем ясен. Отхвърленият от хората Бог не е истинският, това е един Бог, призован без задълбочена подготовка и разбиране. В подобни случаи подиграващият враните най-малкото би провокирал такива хора с въпросите си, за да ги накара да преосмислят и евентуално да преоценят позицията си. И веднъж направили го, вероятно те също биха станали малки кухи кости, през които свръхестествената сила да потече към света. Нека си спомним как подиграващият враните се подготвяше между лечебните сеанси, като редовно използваше различни средства за концентрация, които Лакан Танка и помагачите му бяха дали за целта, колибата на пречистването, Юипи, неговата лула, трите необикновени и изключително мощни ментални средства, виждането, обръча, тъпана и дрънкалката, различните лечебни и изцелителни обреди, благовонията. И въпреки това той никога не разчиташе само на тях, както и не считаше връзката си с висшите сили за безрезервно гарантирана. Знаеше, че когато пренебрегнеш силата, когато злоупотребиш с нея или я оставиш неизползвана, ще я загубиш, или по-точно казано, Лакантанка и помагачите ще си я вземат обратно. А веднъж загубена, тя си отиваше безвъзвратно, освен ако шаманите имаха силата да променят начина си на живот и да го правят достатъчно дълго и последователно, за да убедят висшите сили, че промяната е искрена. Едва тогава евентуално, ако шаманът бе проявил достатъчно упоритост и търпение, те можеха да решат и да му върнат загубената сила. За да не си помисли някой, че имам възражения или съпротиви срещу употребените от подиграващия враните билки, понеже отказах да спомена точните им имена, нека изясня възгледите си. Непоколебимо вярвам в лечебната сила на растенията. Хората по света, които се грижат за здравето си, поддържат тази теза и се съпротивляват срещу бързото унищожение на растителността, като изсичането на горите, което е голям проблем за всяка страна. Отдавна е установено, че растителният свят предоставя лечебни вещества, създаващи имунитет срещу най-разпространените болести. Африка е един добър пример за това. Вече споменах познанството си с зулуския вожд Дюби Кредо, който в момента се дипломира в Оксфорд. Възобчето с различни корени, което той ми изпрати, е уникално. Съвсем доскоро действията на лечителите посредством разни билки се класифицираха като вещерство. Днес все повече учени и лекари вече приемат тяхната дейност като ценен принос към съвременната медицина. Курт Хостетман, професор по фармакология в университета в Лозана, Швейцария, твърди, че ако само 10% от думите на лечителите са истина и могат да се докажат научно, животът би е станал много по-добър за всички. По време на едно свое посещение в Източна Африка, той установил, че континентът притежава 200 000 вида растения, чието лечебни свойства все още не са изследвани, растения, носещи огромна надежда на хората както в Африка, така и на Запад според една програма от преди две години на Медицинския научен институт в Кения, при бушмените бил изпратен екип, за да разговаря с техните лечители. Върнали се обратно в институтските лаборатории на Найроби, учените се опитват да определят активните съставки на различни видове листа, корени и кора от дървета, използвани в народната медицина. Програмата е част от една глобална кампания, координирана от Световната здравна организация, чиято цел е да изучи и направи приложима нетрадиционната медицина, предлагаща на много места ефтина здравна грижа, която с готовност би била приета от местните поддръжници на съвременната медицина. Ако вземем предвид тази информация, употребата на лечебните растения от подиграващия враните ще срещне необходимата подкрепа за приемане в медицинската практика. 12. Освобождаване от страха Вече изтъкна разликата между лекуване и изцеление, казах аз на подиграващия враните, и ми показа нагледно какво е лекуването и как го правиш. Какво ще кажеш за изцелението? Искаш ли да разкажеш на читателите за него? Да, каза той ентусиазирано и подкрепи думите си с традиционния си положителен жест с ръка. Преди да говорим за това, казах аз, кажи ми как разбираш кога човекът, който идва при теб, не може да бъде излекуван или изцелен. Като ги погледна и сложа рука на рамото им, разбирам силата на тяхната вяра. Ако тя не е достатъчно голяма, не се наемам с лечение или изцеление. А може ли човекът да се отдели за известно време, да се помоли и да се върне с достатъчно силна вяра? Случвало се и много пъти. Изцеляваш ли понякога онези, които няма да умрат скоро, но се нуждаят от по-здрава и дълбока връзка с Лакантанга? Изцелил съм стотици хора по тази причина. Има ли случаи, в които пациентът не може да бъде излекуван, въпреки че вярата му е много силна? Да, и тогава ги питам дали биха искали да бъдат изцелени. Как разбираш колко са болни? Когато се увивам в одеалото, Танка ми казва. Върху менталния екран виждам истинските размери на заболяването. Мога, например, да видя, че настъпилите негативни промени са необратими. Лекуването в мен и чрез мен е възможно, ако увреждането все още може да бъде задържано и спряно. Ако органът почти си е отишъл или е напълно мъртъв, нищо не може да се направи. Можеш да закърпиш дупка в дрънкалката, но ако тя се смачка, не можеш да я поправиш. Ти ми изпрати един бял мъж, който страдаше от рак. Като се уих, видях, че цялото му тяло е обхванато от него. Беше ужасно. Тогава трябваше да му кажа, че ще умре и да го попитам дали иска да го изцеля. Той, от своя страна, ме запита какво представлява това и аз му обясних, че изцелението води до постигане на мир и вътрешна хармония, което всъщност е освобождаване от страха. Виждаш ли, той трябваше да разбере, че смъртта не е враг и че умирането е само бърза крачка към живота, за който сме родени, към място, където ще останем завинаги с Лакантанга. Белият бе млад човек, твърде млад, както мислеше той, за да умре. Ядоса се и обвини Лакантанга за това. Просто мислеше, че не е честно. Изцелението се занимава с всичко това. То освобождава от гнева и нараняването, премахва болката, и физическата, и менталната. В края на изцелението човек е спокоен и готов, даже нетърпелив, да умре. Случаят наистина беше точно такъв. Умирането съвсем не е най-подходящата дума, тъй като тя предполага настъпването на някакъв край, докато всъщност това е начало. Затова, когато научих че Исус казал на учениците си как те просто ще заспят, много харесах тази фраза. Тя изразява много по-пълно това, което съм научил от Лакантанга. Ние просто заспиваме и се събуждаме в неговите ръце и тези на тунка ишла. С нетърпение очаквам това. И как става изцелението? Карам човека да остане с мен 4 дни и изпращам близките му вкъщи, така че да останем сами. Ако са бели, ги отпращам до най-близкия мотел. При хубаво време постилам легло за болния на открито, под дърветата. На моя територия хората са в безопасност. Тук никой няма да ги обезпокои. Те ядат от моята храна и понеже тя не винаги е това, с което са свикнали, тренирането на тяхното смирение започва веднага. През деня дишат чист въздух и се радват на аромата от полетата наоколо. Едно от най-удивителните неща на живота тук, в резервата, е, че нищо не може да застане между теб и висшите сили. Ние ги усещаме много по-силно, отколкото хората в градовете. Карам човека да се разходи и да почувства близостта на майката земя и нейните създания. Отиваме на хълма, за да усетим ветровете, идващи от посоките, и разговаряме какво се чува в звуците, които издават. Показвам им цветовете на земята и небето, на растенията, и се опитваме да се превъплатим в някои интересни камъни, разпилени наоколо. Обяснявам на човека, че всички тези неща ги е имало винаги и винаги ще ги има, той схваща това и започва да вярва в него ако имат достатъчно сили да издържат, отиваме в колибата на пречистването. Извеждам ги навън да се молят заедно с мен и им разказвам някои от тайните, които споделих с теб. През нощта те лежат под звездите, а аз седя до тях известно време. Като продължим диалога си, им казвам да мислят за Лакантанка, който е там и ги очаква. Ако са християни, говоря за Исус, като им казвам, че той си е отишъл, за да им осигури вечен живот и ги чака, защото всъщност Лакан Танка, правотецът Исус са едно и също. Ако са евреи, употребявам думата Бог. Имал съм пациенти от Япония и Индия, питам ги как се нарича при тях Лакан Танка и използвам тази дума. И какво ще правиш? Занимавам се с тях четири пъти на ден, в продължение на 4 дни, точно както при лечението. При положение, че единственият изход за тях е смъртта, използваш ли лекарства? Да, отговори той с усмивка, но лекарствата в този случай са мисловни. Започваме с използването на две черни платнени качулки, за които вече ти разказах. Влизаме в къщата и сядаме в една тъмна стая. Първо опушвам, пречиствам, и двама ни, след това сядаме на столове, обърнати с лице един към друг, а около столовете слагам четири цветни парчета плат, с които маркирам четирите посоки. Разстилам по земята и пелин, с който прави ултар. После си слагаме качулките. Столовете са съвсем близо един до друг и известна част от времето ние се държим за ръце, но не през цялото време. От време на време ръцете ми трябват, за да вея на човека с орлово перо. След това премествам ума на човека с моя ум. През това време пея лечебната си изцеляваща песен, а после му казвам да се съсредоточи и да се опита да премине в мен. Правя четири движения с перото, за да го придърпам в себе си човекът трябва да продължи да е в концентрация, докато почувства как духът му излиза от неговото тяло и влиза в моето. Разказвам им за движението на духа и моля помагачите, всичките, да дойдат и да помогнат. В стаята се създава атмосфера на очакване и двамата потъваме в нея. Понякога виждаме цветните парчета плат, които танцуват наоколо. И двамата ги виждаме. Обикновено човекът ми казва, че ги е видял и ме пита дали аз съм ги видял. За да се увери, че съм ги видял наистина, ме кара да опиша какво точно съм видял и това винаги съвпада с неговата картина. Понякога цветовете се виждат на менталните ни екрани, белите хора наричат това цвет на аура. Различните хора виждат различни цветове, а всеки цвят е свързан с определена посока така разбираме от кое същество се нуждаем най-много и чии енергии ще са ни най-полезни в конкретния случай. Когато вече е сигурно, че са проникнали в съзнанието ми, сваляме качулките и им говоря за освобождаването от болката и гнева, така че да могат да чуят лакантанка и помагачите. Гневният човек не чува и не може да чуе, докато не се освободи от тези блокажи. Обсъждаме проблема с съпротивите, докато човекът постепенно релаксира и им позволи да си отидат. Като разбера, че това е станало, ги поздравявам и се хващаме за ръце. Искам те да почувстват чрез мен не само моята любов към тях, но и тази на Лакантанка. Тогава човекът започва да разбира, че Лакантанка не го прибира, че смъртта е просто резултат от всичко, което се случва в света. С помощта на черните качулки ние просто разчистваме и приготвяме сцената за останалото, което идва. Винаги казвам ние, когато говоря с тях, защото искам човекът да бъде сигурен, че ние и двамата извършваме изцелението, а не само аз. Това ги успокоява и настроението им се повишава. Духът им започва да укрепва и да се възвисява. Следващото нещо е да използваме свещения обръч. Описах обръча, когато говорихме за лекуването, при изцелението се използва по същия начин. Ако трябва да се направи обръч, обяснявам на човека как да го направи. Силуксите, които идват при мен, си носят, но в наши дни дори и те вече не го правят. Старите традиции са останали твърде далеч. Както и да е, обръчът е основното средство, използвано за индивидуално лечение през 4 дни. Както вече видя, прави на земята ултар с парче червен плат, което е около 50 см в квадрат, и маркира мъглите с цветни парченца. След това поставям обръча в горната част на червения плат, като цветовете върху него са ориентирани към съответната посока. В източния край на плата слагам сплетен сноп сладка трева. Всяка сутрин тя поздравява слънцето и го моли да изпраща топлината на лакантанка. Болният човек наистина се нуждае от нея. Както вече ти казах, при изцелението се използват и четирите цвята. Това е нещо много по-голямо от обикновените проблеми, когато използваме малък обръч, за да определим кое същество да повикаме. След това заедно обикаляме мислено около обръча и разговаряме за съществата от съответните посоки и за техните сили. Не говоря само аз през цялото време. Това е диалог и окоръжавам човека, за да каже онова, което му е на сърцето. Някой път обсъждаме какво усещаме и тогава споделям какво ми разказват висшите сили за човека, докато общувам с тях. Друг път повечето време слушаме и се стремим да разберем получената информация. Понякога просто се молим мълчаливо заедно, докато обикаляме около обръча. Ако човекът е лакота, заедно напяваме песни без думи. Понякога използваме тъпани дрънкалка, Крайната цел на всичко е освобождаване от страха. В повечето случаи започваме от южната посока, като мислим за раждането и прераждането. Но този път прераждането ще ни заведе до мястото, обитавано от Лакантанка. След това отиваме на запад и мислим за обновлението, по сега това е обновление на отношението, за което говорихме, а не обновление на тялото. Като отидем на север, мислим за съзидателността, но в смисъл да имаш непрестанно хубави мисли и да оставяш след себе си добри дела в помощ на тъгуващите по теб. Напомням им, че колкото повече хората плачат по погребения, толкова по-добре, защото никой не плаче за несъществени неща. Говорим откровено за смъртта и не се опитваме да крием чувствата си като отидем на изток, мислим за благодарността и как да бъдем признателни за онова, което ни е било дадено. Изтъквам, че е съществено качеството на живота, а не неговата продължителност. Разказвам им за мои познати, които умряха млади, но имаха добър живот и бяха допринесли много повече полза за останалите, отколкото някои, които умираха в напреднала възраст карам човека да разкаже живота си, да го преразгледа и да мисли за хубавите неща. Разбира се, разговаряме и за лошото и как, благодарение на него, научаваме най-добрите уроци в живота си. Между отделните сеанси карам човека да излезе и да се разходи навън, из полето и по край потока и да помисли в този момент за онова, което правим заедно. Ако пациентите са индианци, обикновено те носят и своята лула, тогава ги карам да се молят с нея. Показвам им как да се превъплатят и ги карам да го правят с скалите и клоните, растенията и водата. Карам ги да вземат в ръка шепа пръст и да я изпълнят с живот, свързвайки се с майката земя и сезоните. Подчертавам, че сезоните следват неизменен курс от самото начало и на практика след всяка зима идва пролет. Щом това се случва с сезоните, казвам аз, значи се случва и с живота. Онези, които се отдават на Лакан откриват, че след всяка зима в живота настъпва пролет. И така, казвам им, след зимата на болестта ще дойде обновяваща пролет, по-красива от всичко, което бихме могли да си представим. Разказвам им какво би трябва да е мястото, обитавано от лакантанка и Тункашила. За мен то не прилича на мястото, описано от Библията, а по-скоро ми напомня за земята, каквато е била в древни времена. Понякога стоплям моя кристал на слънцето или на догъня и карам човека да го притисне до челото си и така да получи знание и разбиране за живота и смъртта от висшите сили. Ако времето ми позволява, на втория или третия ден помагам на човека да направи жертвен жезъл. Но няма две изцеления, които да стават по еднакъв начин, винаги има разлики. Понякога съм принуден и да пропусна някои неща. Друго нещо, което карам пациентите да правят, е нанис от 405 жертвени тютюневи твърбички, които нареждаме на земята, до нашите ултари. Това отнема много време, но по този начин аз им помагам да се потопят все по-дълбоко и по-дълбоко в потока на процеса, както и във връзката си с Лакантанка. Проверявам дали човекът знае за какво служат 405 бели каменни мъже. Отделеното време е полезно, тъй като затваря е достъпа за плашещите или разсейващи провокации. Движим се бавно и не бързаме за никъде. За разлика от церемонията на лекуването, тук не сгъстявам темпото и не бързам към кулминацията. Тук няма върхова точка. Вместо кулминация има завръщане към покой. Между сеансите можем да посвирим или да попеем, ако човекът се чувства достатъчно добре. Правим го тихо и леко. Понякога човекът дори може да стане и да танцува. Когато пациентите го правят, те потъват в мислите си и аз не ги прекъсвам. Просто продължавам да бия тихо тъпана и да пея своите напеви. В миналото можех да поканя някои певци или музиканти. Един път по моя покана бе дошъл флейтист и създаде много красива атмосфера. Често пациентът и аз под звуците на флейтата. Не плачем много, само малко, и нашите сълзи са сълзи на радост от опознаването на великите тайни на смъртта. В последно време е много трудно да намериш певци и музиканти, които да правят нещата по стария начин. Все още има някои, но те не живеят наблизо. Надявам се да присъстват на погребението ми. От чутото за погребението на подиграващия враните, а това включва и аудиозапис, изпратен ми от ричаркари, певците и музикантите, за които старият шаман говореше, са присъствали, за да му отдадат последна почет и да го изпратят в големия сън. Ако прочетат тези редове, ще се зарадват да научат, че това е било съкровеното му желание. Понякога предприемаш ли превръщането в куха кост, и изпълняваш ли ритуал на напълване с пациента или това няма значение предвид ситуацията. Само ако видя, че има още време да живее, но карам човека да направи голям брой дълбоки вдишвания за релаксация. Има ли още нещо, което трябва да знам за изцелението? Да, преди човекът да се прибере вкъщи, го моля да продължи да прави всичките тези неща, на които съм го научил. Много често Лакан Танка ми показва нещо странно и неочаквано, което човекът ще види и направи точно преди да умре разказвам му за това, както и на неговото семейство. Той е потвърждение на факта, че човекът е постигнал покой и е готов за големия сън, а също и че вече е в безопасност при Лакантанга. В случая с болния от рак младеж, който ти ми изпрати, ми бе показано, че точно преди да умре, независимо че не говореше нашия език, той ще изпее една песен на съвършен лакотски, а вечерта, след като е преминал към съня, звездите и другите небесни тела ще образуват специална конфигурация. Семейството му щеше да види това. Нарисувах им предварително конфигурацията в праха, за да я разпознаят после. Всичко стана точно така и смъртта за този човек се превърна в щастлив миг, за разлика от онова, което щеше да се случи, ако не бе дошъл при мен чрез личните си преживявания, казах аз, съм научил, че когато умиращ човек се освободи от страха, понякога остава жив по-дълго от очакваното. Така ли е и с хората, идващи при теб? В повечето случаи, отговори той. А семейството? Ти каза, че отпращаш роднините, докато лекуваш пациента, но все пак оставаш ли малко време, за да поговориш с тях и да им помогнеш и те да разберат през какво минавате с техния близък. Понякога, каза той, но едно от последните неща, които карам човека да направи, е да седне с семейството си и да му разкаже някои от нещата, които е изживял при мен. Това помага на пациента да си припомни през какво сме преминали и да го изживее отново, което изостря спомените му за преживяното. Нямам случай, в които, след като човекът е отишъл при Лакантанка, близките да не ми пишат или да не дойдат при мен, за да изразят благодарността си и да ми разкажат колко странни неща са се случили в прехода към съня. Един мой роднина ми чете писмата, така разбирам какво е станало. В момента, в който завършвам тази глава, вестниците пишат, че археолози и антрополози от Чикагският университет провеждат разкопки на огромна стара вавилонска гробница на 4000 години в Южен Ирак, която може да хвърли нова светлина върху происхода на медицината. Храмът се намирал в древния пустинен град Нипор, за който се счита, че е бил луката на човешката цивилизация преди около 8000 години. Този храм би могъл да ни разкаже много неща за древната медицина, които не знаем, казват учените, а неговата значимост потвърждава, че проблемите на здравето и медицината са играли много по-голяма роля в ежедневието на някогашните хора, отколкото сме мислили досега. Предполага се, че храмът е бил посветен на богинята на здравето, гола, на която болните хора са носили скъпи дарове с надеждата да бъдат излекувани. Съвременните сведения за древната медицина, продължава статията, се свеждат основно до намерените глинени плочки, описващи билколечение. Жителите на Месопотамия са имали високо развита система на здравеопазване, включваща лекари, обучени да лекуват различни заболявания, магиосници, прогонващи злите духове чрез заклинания, както и жреци, които се молели за изцеление, когато лекарите и магиосниците се оказвали безсилни. При вътрешни болести хората пиели отвари, приготвени от различни билки, смесени с бира, мляко, вода, вино или понякога урина от крава. Друга практика било да се изхвърлят отровите от организма с помощта на вълна, натопена в течности, както и гаделичка не спира на задната част на гърлото отвътре, за да се предизвика повръщане. При обриви, рак на кожата и други външни проблеми налагали мястото с билки. Само привилегированите имали достъп до образовани лекари. Ловенето хора може ли да си позволят само билкар, научил занаята си от наблюдения. Впечатляващото за мен в това откритие не бе храмът сам по себе си или неговото предназначение, а по-скоро фактът, че подиграващият враните, който принесе и сподели толкова много от знанията на предците си, прилагаше всички тези древни медицински методи, които археолозите откриват едва сега. Постигнатото във Вавилон не бе тайна за коренните американци, те очевидно дори го прилагаха по-добре. Ако изследователите се отнесат по-сериозно и задълбочено към индианските традиции, ще видят, че това е факт. При подиграващи евраните откриваме многобройни и подробни отговори относно физическото и ментално лекуване и изцеление този човек представляваше една уникална комбинация от лекар и психиатър. Духовното здраве в най-чистия си вид е било винаги на самия ни прак, тук в Америка. Защо да ходим толкова далеч, за да открием нещо, което след много разкопки и усилия може да се окаже една обикновена спекулация? 13. Голямото издигане На пръв поглед наивни идеи примитивни мисли, ако щете. Детско разбиране. Те много често могат да разкрият онова, което научният и еродиран ум рядко ще види. Така например, коренните американци твърдо и единодушно отхвърлят слънцето като свой върховен бог, докато наблюдателите на индианци често твърдят, че индианците почитат именно слънцето подиграващият враните с готовност твърдеше, че коренните американци познават благотворната и могъща природа на Слънцето, което за тях е същество, личност. Затова те го почитаха като свещено същество. Може ли животът да съществува и да продължава без него? Биха се запитали си уксите, след като добре познаваха суровите зими на Средния Запад но имаше друга, вероятно по-важна причина, поради която те почитаха слънцето, възгледите им за Лакантанка. Докато обикаляше и наблюдаваше великото си творение. Той често се спираше при слънцето и му отдаваше своята топлина. Следователно топлината, която усещаме на Земята, в действителност е топлината на съществото Лакантанка. Колкото по-топъл е денят, толкова по-силно коренните американци осъзнават близостта и присъствието му. Това разминаване с установената научна истина би трябвало да се разгледа от позициите на едно съвсем различно съзнание, съзнанието на хора, които страдат, и едва тогава трябва да се реши коя гледна точка е по-важна за хуманността. Когато хората са болни или страдат, коя идея би им дала повече сила и надежда и коя би ги направила по-щастливи. Убеждението, че Бог е дал възможност на хората да усетят близостта му, е много важно за вътрешната удовлетвореност на коренните американци и това е една от причините, поради които основните им ритуали се извършват по средата на лятото. Бил съм при шамани от племената по Ебло, Апачи и Чероки и знам, че след като опушат ритуалните предмети с дим, те ги нагряват на слънцето или на догъня, преди да ги използват в церемониите. Това е стандартна практика сред всички американски племена. Запознатите с ултарите, използвани от индианците по ебло, знаят, че тези хора гравират и рисуват върху тях различни символи, пресъздаващи присъствието на висшите сили, като целта е тези сили да наблюдават и подпомагат протичането на ритуала. Това усещане за свръхестествено присъствие повишава сигурността на членовете на клана, че са ръководени отблизо, от което следва, че резултатът ще бъде успешен. Така те никога не са сами, никога не са отдалечени от Бога. Подиграващият враните вярваше в същите неща, освен това вярваше, че висшите сили са благословили света по един особен начин чрез огъня. От самото начало, твърдеше той, моят народ е знаел, че огънят е малка частица от слънцето. Като такава той носи топлината от присъствието на Лакантан като гдолу, до самата сърцевина на земята. Вулканите също ни напомнят за тази истина, както и за това, колко сила има в огъня. Огънят се крие във всичко, тъй като всичко гори. Където има огън, там е лакан танка. И затова огънят е част от всичките ни ритуали, а когато над него се извие дим, в дима ние влагаме, като писмо в плик, нашите молитви и благодарности към лакан танка и неговите помагачи. Наистина ли вярваш, че предназначението на вулканите е да напомнят за силата на огъня, щом вярваме, че е така, значи е така. Има ли значение дали ученият мисли по същия начин? Хората се съобразяват с собствените си вярвания, поживеят съобразно тях. Вярванията ни карат да правим необходимото за връзката с Лакантанка. Какво общо имат убежденията на учения, щом става въпрос за Лакантанка? След като Лакантанка присъства в огъня, казах аз, защо тогава изпращаш молитви нагоре към него? Аз седя тук, отговори подиграващият враните. Аз присъствам. Тялото ми излъчва топлина и ако се доближа до теб, ти ще я усетиш. Това, което усещаш, сама си то е част от моето присъствие. Същото е и при Лакантанка. Неговото тяло също излъчва топлина, подобно на нашите, само че много по-мощна. В нея е скрита огромна сила. Слънцето и огънят са средствата, които ни позволяват да усетим силата и надеждата, без да изгорим. Това прилича на горящия храст, който мой се е видял в пустинята. Вътрешно се засмях на начина, по който подиграващият враните тълкуваше библейските истории, разказани му от свещениците и приспособени от него към собствените му разбирания относно духовните неща. Поклатих глава няколко пъти преди да продължа. Значи лакантанка се проявява по два начина – чрез действителното си присъствие и чрез усещането за неговото присъствие. Да, но той никога не присъства изцяло само при нас. Това е само силата, която той ни изпраща, за да разберем, че е сред нас. Слънцето и огънят толкова ли са близки до нас, колкото топлината, излъчвана от неговото същество? Не. Чрез кристала тя идва веднага при нас и ни докосва. Кристалите имат специално място сред камъните те са получили необикновена сила. Тяхната чистота, прозрачност, улеснявала Кантанка и неговите помагачи в изпращането на послания до нас. Те са като металните жици, които предават електричеството и телефонните разговори. Защо, според теб, казах аз, Лакантанка има нужда от кристалите. Казвал си ми, че той понякога говори директно с теб подиграващия браните отговори без никакво колебание. Той няма нужда от кристалите, ние имаме нужда от тях. Средствата, които той ни дава, са част от едно по-дълбоко общуване с него. Кристалите са ни дадени заради нас, не заради него. Ние сме тези, които имат нужда от време и средства, за да концентрират умовете, сърцата и телата си, когато общуват с Лакан Танка и помагачите. Забелязал съм, казах аз, че винаги затопляш кристала си на слънцето, над огъня или понякога над пламъка на свещ, преди да го използваш за каквото и да е. Правил го, за да привлека топлината на лакантанка и помагачите, да я доведа дори по-близо и от топлината на огъня. Кристалът привлича силите точно към човека, който се нуждае от просветление, лечение или изцеление. Виждал си ме да използвам кристала, за да погледна в човека и да открия причините за болестта му, както и за да отразя лечебната или целебна сила върху пациента. Когато правя това, поставям кристала директно върху кожата на човека. От това той получава сила, окоръжаване и надежда. Наистина бях привилегирован да наблюдавам как подиграващия враните използваше кристала си за просветление, лекуване и изцеление. За просветление го допираше до челото на болния или до своето собствено, ако самият той се нуждаеше от помощ. Получената информация, обясняваше подиграващият враните, преминава през кристала и прониква в човешкото съзнание при лекуване държеше затоплен кристал с показалците и палците на двете си ръце над тялото на пациента и го размахваше така, че да привлича слънчевата светлина върху тялото. След това притискаше кристала леко към торса на болния на различни места, с последователни движения, отпред, отзад и отстрани. Докато правеше това, подиграващият враните винаги пееше своята каменна песен и поглеждаше нагоре към мястото, обитавано от висшите сили. Често болният викаше от болка при допира до някое чувствително място. Понякога, при докосването до определено място от тялото, кристалът започваше да излъчва меко сияние, чието цвят се променяше в зависимост от проблема. Ако нито едно от тези неща не се случише, подиграващият враните спираше да движи кристала и се навеждаше, за да погледне през него в тялото на болния. Така откриваше болестта и нейната причина. Не след дълго подиграващият враните намираше това, което търсеше. После се увиваше, за да разбере какъв метод на лечение да приложи единственият кристал, използван от подиграващия враните, и то даже не много често, бе един обикновен кварцов кристал с средна големина и не особено впечатляващ външен вид. Той не използваше цветни камъни, както правят повечето последователи на движението New Age. Веднъж един мой приятел му донесе внушително количество цветни кристали в прекрасна дървена котия, но подиграващия враните само ги погледна, чудейки се кому бе потрябвало да събира подобна колекция. Приятелят ми бе много изненаден, но скоро след това си намери купувач за камъните. Попитах подиграващия враните откъде има своя кристал и той отговори, че го е получил от стремето, заедно с инструкциите как да го използва стремето позволяваше ли ти да оставаш с него, докато лекуваше или изцеляваше болните си? Попитах аз. Много пъти. Това бе част от обучението ми. Първо прекарах цяла седмица с него, а след това ме караше да ходя и да наблюдавам как лекува. Беше ли стремето свещен човек или шаман? Той бе свещен човек и най-добрият учител. Обичаше всички, подобно на мен, и учениците и пациентите му често му отвръщаха със същото. Стремето е имал и други ученици освен теб. И преди, и след мен. А беше ли стремето войн? Имаше времена, когато бе принуден да защитава нашите хора, подобно на черния лос. Освен при битката с Къстър, ние винаги отстъпвахме по численост, така че всички мъже трябваше да се сражават. Но стремето ми каза, че не обича да воюва, защото това е само временно решение на проблема, което правеше истинския мир още по-трудно осъществим. Върнах се на темата за слънцето, огъня и кристалите, като попитах подиграващия враните какво означаваха тези три неща за него. Той се замисли за момент и потъна в един от тези дълги разговори на Лакотски с Далас, които винаги ме караха да се чувствам малко объркан, тъй като не разбирах почти нищо. От време на време Далас се обръщаше към мен с весела усмивка и ми предаваше част от онова, което бе казал подиграващият враните. След това превеждаше моя отговор и техният разговор продължаваше накрая Далас обобщаваше всичко в една реплика, подобно на китайските иероглифи, които в едно изображение можеха да изразят огромен обем от понятия. Приближаване, рече Далас, той каза приближаване. И това ли е всичко след 20 минути на разговор? Възкликнах аз. Далас бе доволен от себе си и се разсмя весело. Винаги се радваше, когато обобщаваше нещата така лукаво. Окей, реши той да поясни, подиграващият враните каза, че слънцето, огънят и кристалите са начина, по който Лакантанка се приближава все по-близо и по-близо до нас, като даже ни докосва. Това ни позволява да го почувстваме по един удивителен начин и да получим възможността за едно голямо издигане така ли каза подиграващият враните, голямо издигане. Това са мои думи, отговори дала си триумфално вирна глава. Мисля, че той искаше да каже това. Обичах Далас. Той бе прекрасен човек и изключителен приятел. Оставих нещата така, както той ги изказа. Спомняйки си това, аз използвах неговото обобщение за заглавие на тази глава подиграващия враните се почувства пренебрегнат и го дръпна за ръката, за да ни прекъсне. Кажи чрез твоята книга на хората да помнят и да мислят за близостта на Лакантанга. Ако живеят с тази мъдрост, тя ще им дава безкрайна сила и надежда. 14. Нежелано сбогуване в хвалебственото си слово на погребението на подиграващия враните водачът на движението на американските индианци Расел Мине му отдаде дължимото за това, че бе върнал на сиуксите свещения обред на пазенето на духа, спират кипинг. Без съмнение това бе истина, макар че подиграващият враните никога не бе споменавал, че е заслужил похвала за възстановяването му. Алиса Лекчер описва този чудесен обред в The Shadow or Ghost Lodge. Информаторите на Франсис Денсмор също са наблегнали на това, което тя нарича церемония на духа. Е. Браун предава подробните обяснения на черния лоз за происхода на обичая под надслов. Пазенето на душата и освобождаването на душата, The Keeping of the Soul, and the Release of the Soul под надслов задържане на духа разказвам за това в моите книги Сундан Цинкиси и Крът Патуайс. Пазенето на духа е специален обред при сиуксите, основан върху хубавите мисли и любовта, които вдъхновяват участващите в него. В миналото е бил широко практикуван. Но ранните мисионери решили да заличат ритуала, както често постъпвали с много други обряди на коренните американци. През 1890 година бил издаден закон, забраняваш прилагането на ритуала. Днес той се прави рядко, но аз имах възможността да видя част от него, изпълнена по време на танца на слънцето в Ролсбът на 3 юли 1975 година. Малко преди провеждането на танца бе починала една млада жена, на която бяха направили изцелителна церемония през 1974 година. Понеже бе обещала да присъства на танца, ако е жива през юли 1975 година, нейна близка приятелка изпълни церемонията на извикването и задържането на нейния дух. Задържането на духове е един от седемте ритуала на силуксите, дадени им от бялата бизонова девица, която донесла свещената лула. Той се изпълнява за починал близък, обикновено дете или млад човек, и преследва двойна цел – да успокои сломените сърца, задържайки на земно ниво духа или душата на умрелия за определен период от време да осигури добри мисли, любов и чувство за единство сред сиоксите. Ролята на онзи, който вика и задържа духовете, изисква значителна жертва. Съгласните да я поемат трябва да имат добра репутация и да желаят да се откъснат от мирските си задължения, докато трае церемонията, а това може да продължи дори една година. През този период пазителят на духа е съсредоточен предимно върху главната цел на ритуала, която всъщност е да удължи периода на трава чрез постоянна молитва. Задържането па духа прави раздялата по-поносима за семейството и приятелите на починалия. След като се изпълнят традиционните пречистващи обреди в колибата на пречистването, се взима кичур от косата на починалия е и още няколко негови дребни вещи, те се събират в екзотично изглеждащ възоп на духа и се поставят на почетно място в шатрата на пазителя. От тополово дърво се изделва изображение на духа, рисува му се лице, което символизира починалия е и се забива в земята до входа на шатрата на пазителя, където остава, докато трае обредът. При церемонията по освобождаването зопът и образът се поднасят към слънцето, изричат се молитви и тогава духът се изпраща към Лакантанка. Франк и аз не говорихме много за възгледите му какво става след смъртта, макар че от изцелителните му обреди беше ясно, че той обсъжда тази тема с пациентите си и ги подготвя за последното пътуване. Той бе убеден, че вярващият отива веднага при Лакан Танки. Не се страхуваше от смъртта и не бе повлиян от ученията на Римо-католическата църква за чистилището яда, тук му е мястото да отбележа, че свещениците на Римо-католическата църква в Съединените щати също не говорят често за чистилището. Подиграващият враните вярваше, че човешките създания сами си предизвикваха проблемите тук, на Земята, понеже не вярваха в Лакантанка и помагачите. По време на един разговор той категорично отхвърли съществуването на прераждането. Раждаме се на тази земя, каза той, и умираме тук, а после оставаме завинаги с Лакантанка, дори и подиграващият враните да е вярвал в събирането на едно семейство отново на небето, или, подобно на черния лос, в едно голямо преселване на всички починали си укси на едно и също място в отвъдното, той нито веднъж не изрече гласно подобни мисли. Предполагам, че старият шаман вярваше, че да бъдеш суакан танка във вечността е най-желаното за всеки и си мисля, че би казал, че щом веднъж сме се събрали с лакантанка и тункашнула, едва ли ще искаме нещо повече, дори и продължаване на живота тук, на земята. По време на един разговор за изцелението го попитах дали според него хората от различните раси запазват цвета си, когато отиваха при лакантанка. Не, каза той и се усмихна по онзи специфичен начин, както когато се шегуваше ние всички ще станем малин цвят. Съгълчето на окото си видях как Далас се напрегна, готов да се намеси в темата. И какъв ще бъде този цвят? Попитах настойчиво, като си мислех, че отговорът му ще е червен. Оранжев. Възкликна той и прихна да се смее. Когато двамата с Далас спряха да се смеят, подиграващият враните добави ще трябва да е някакъв цвят, различен от този на която и да е човешка раса. Разказах на подиграващия враните за поебло и чероките, как те викат обратно мъртвите, и го попитах дали и сиуксите правят така. Отговори ми, че макар да считаше това за възможно, той не го правеше и не познаваше нито един сиукски шаман, който да осъществява подобно нещо. Напомни, че по време на танца на духовете, през 1890 година, изпадналите в транс облечени с изрисувани призрачни ризи, видели своите предни да се връщат към живота заедно с бизоновите стада, но това бе всичко, което знаеше за завръщането на мъртвите. Завърши я думите, че си Уксите и другите индианци не спечелили нищо от този танц освен трагични неприятности. Задържането на духа или пазенето на душата, наричайте го както ви харесва, е нещо изключително важно за сиуксите и за това настоявам всички да прочетат материалите, в които разказвам за него. Мисълта за хора, обичащи близките си толкова силно, че до последния възможен момент не искат да се разделят с тях, стопля сърцето. Ако по-рано знаех за ролята на подиграващия враните за съживяването на този ритуал, мога да ви уверя, че щях да се опитам да науча повече за него от стария свещен човек. Конкретно бих искал да го попитам защо вярвате, че обредът заслужава да се възстанови и трябва да бъде продължен позовавайки се на времето, прекарано с него в разстояние на няколко години и близкото приятелство, което ни свързваше, предполагам, че отговорът му би бил нещо такова. Задържането на духове е израз на истинска любов. Вероятно той би продължил. Това е начин да изразиш личната си обич в такава форма, че всички да усетят нейната дълбочина и искреност. Обредът по задържането на духове е деклариране в поетична форма, че годините, прекарани заедно, са били толкова щастливи и пълноценни, че не бих понесъл да те пусна да си отидеш. Макар да знам, че това трябва да се случи, дай ми малко време да свикна с тази мисъл. Може би след 6 месеца или година ще съм готов да я приема. Ако моите в известна степен спекулативни предположения, изразяват поне до някъде възгледите на подиграващия враните, обредът по задържането на духове влиза в остро противоречие с описанието на коренните американци от миналото като жестоки, диви изостанали в развитието си. Вместо това обредът ни провокира към по-обстойно разглеждане на техния древен начин на живот и ако направим това, ще видим пренебрегнатите дълбини на нежност и грижовност, каращи ни да преразгледаме собствените си отношения един към друг. Най-малкото нещо, което това задълбочаване ще стори, е да ни изправи пред обективния ни образ, живеем ли в съвършено единство. Какво точно търсим в човешките си взаимоотношения? Господстване над другите? А може би търсим равенство? Или пък поставяме другите на първо място? За да повярваме напълно в задържането на духовете, трябва да приемем предизвикателството да направим свое собствено духовно изображение за някого, когато твърдим, че обичаме. Тогава ще си зададем някои въпроси. Как трябва да изглежда изображението? С какво внимание ще бъде направено? Какво ще вложим, за да изразим чувствата си? Какво ще пожертваме, за да бдим над него, да се грижим за него? Докъде сме способни да стигнем, за да изразим дълбочината на любовта си? И когато изтече едногодишният период, ще освободим ли душата с подобаваща благодарност за споделената любов? Какво представлява по същество задържането на духовете? Това е начинът, по който си уксите се сбогуват. Това е моето с Богом към приятеля ми подиграващи евраните. Той със сигурност заслужава едно прекрасно изображение на духа и възобче. Ако това не бяха неща, които не се правят за възрастни хора, изживели един пълноценен живот и намиращи се в момента при Лакан Танка, бих ги направил за него. Имам достатъчно негови лични вещи, за да осъществя ритуала, в това число една чудесна групова снимка на Фани, първите им две деца, неговия е баща, орловата мечка и той самият. Като се замисля сега, допускам, че подиграващият враните хитричко се е присъединил към мен, докато оформях изображението на неговия дух и възобчето му в двете книги, които му посветих. Със сигурност те представляват начин да извикаш близо до себе си и задържиш духа на стария водач на свещените мъже, и то не само за една година, а за винаги. 15. Краят и началото Слухът, че вече е мъртъв, се разпространяваше повече от година преди подиграващият враните да умре. Хората ми звъняха неспирно да ми съобщят, но всеки път, когато се обаждах да проверя, тревогата се оказваше фалшива. Сигурен съм, обаче, че през това време поне за момент самият той би пожелал този слух да бе истина някакви неизвестни лица в негово отсъствие бяха проникнали с злом в дома му и изнесли абсолютно всичко, с изключение на едно походно легло и ежедневните му дрехи. Последното му церемониално облекло, храната, завивките, другите му дрехи и мебели, всичко бе изчезнало и старият водач на свещените мъже бе всъщност разорен. Роднини го бяха преместили в една стара каравана, собственост на дъщеря му, но там нямаше никакви удобства, даже и кладенец. Точно там го бе открил Дигдарнел, воден от същият слух, който подведе и мен. Подиграващият враните седял на походното легло, самотен и нетипично за него обезверен и посърнал. Няколко души запретнахме ръкави и се втурнахме да му помогнем, като го снабдим с кладенец и други неща, от които имаше нужда, така че да прекара последните си дни в известно удобство. Наши общи приятели, като бъди червеният лък, посетили го веднага след обира, ми предадоха думите му. Колата на смъртта идва за мен, което значеше, че е предчувствал близкия си край. От няколко години той желаеше това и говореше за него. Много от хората, чули за кражбата в дома му, не можеха да си представят как това може да се случи на един толкова уважаван, велики обичен човек като подиграващия в раните. Те просто не знаеха колко безсмислен и празен бе станал животът за повечето жители на Пайна и Чиролсбът, както и на някои други резервати. Всякакви престъпления са често явление в днешно време, а престъпниците не са склонни да уважават другите. Обикновено беззаконието е продиктувано от пиянство и бедност, а фактът, че се бе случило с подиграващия враните, не намаляваше с нищо общото уважение и почет, на които старият шаман се радваше. Погребението му, извършено съобразно всички изисквания, бе ярко доказателство за това. За съжаление, кръпците не бяха единствени в непристойното си поведение спрямо великия стар мъж. При откриването на един музей с галерия в черните хълмове през 1989 година, подиграващият враните като виден представител на силуксите, бил сред поканените да изнесат реч. Бях сред художниците, поканени на изложението по случай първата годишнина. За щастие не отидох и бих искал и подиграващият враните да не бе ходил. Коренните американци, които бяха присъствали, ми разказаха за срамния начин, по който се бяха отнесли с него. Бяха качили само за няколко минути на сцената този чувствителен и сърдечен 98 годишен старец, облечен като чучело в костюм под найм. Не му бяха дали никаква възможност да каже нещо съществено, безцеремонно го бяха свалили оттам и почти веднага бяха забравили напълно за него. Радвам се, че не бях свидетел на този позор, защото сигурно щях да се намеся. Животът ми е пълен с фалшиви приятели. Имах проблеми с окото и се лекувах при един офталмолог, така че не можах да присъствам на погребалната церемония за в раните, но няколко приятели бяха така добри да ми разкажат всички подробности. Бележка, за тази информация съм принципно задължен на Ричард Кери. Съдейки от разказаното, смъртта бе дошла тихо при подиграващия враните в дома на внуците му през нощта, в понеделник, на 27 ноември 1989 година. Навън бушувала снежна виелица. Ако я е чул, сигурно се засмял вътрешно, като си е спомнил колко пъти се бе сражавал и побеждавал суровият и гневен творец на студа. Роден бе през юни 1890 г. и ако бе живял още 7 месеца, щеше да достигне внушителната възраст от 100 години, което е с 58 години над средната продължителност на живота при индианците живеещи на територията на резерватите Пайнари Ролсбът. Как го бе постигнал? Отговорът е ясен. Дължеше се на изключително духовния начин на живот, който бе водил, и разбира се, на благосклонността на Лакантанка, тъй като висшите сили едва ли са имали поверен последовател от него. Първото обаждане бе на Дик в 8 часа сутринта калифорнийско време. Дядо си отиде, каза той. Говорихме само няколко минути и изразихме единодушно съгласието си, че, слава Богу, всичко вече бе свършило, че най-после колата на смъртта бе дошла. Този и следващият ден имаше още няколко обаждания, в това число и от бъди. Казах на всички колко съжалявам, че поради очния си проблем няма да мога да присъствам на погребението, но това едва ли би имало значение за Франк. Отдавна си бяхме разменили нашите сбогувания. Имаше и още нещо, което не бих искал да видя, подиграващият враните, положен в син костюм от полиестер, а не в церемониалния си костюм от еленова кожа, без нито един от магическите си предмети, който да го придружава в света на духовете. Не обвинявам никого от жителите на Пайнарич за това. Те бяха направили най-доброто при съществуващите обстоятелства. Което си е отишло, си е отишло, и не може да се върне. Утехата бе в прекрасното погребение, което му бяха устроили. Веднага след бурята времето се бе оправило и беше невероятно меко. Мисля си, че вилнеещата буря, отбелязала смъртта му, не бе случайна. Тя бе последен поздрав от Твореца на студа и сега слънцето се бе върнало, както обикновено се случваше при зимното слънце стоене, за да прогони господаря на мраза. До понеделник небето се бе изчистило и температурата бе толкова висока, че хората излизаха само по половер. Мемориалната служба се бе състояла в гимнастическия салон на училището Литъл Лунд в Кайл, където подиграващият враните бил положен върху бизонова кожа в открит ковчег. В единия край на помещението било опънато голямо бяло празно типи, а в двата края на ковчега имало маси и стойки с наредени лични вещи и дарове, приготвени да се раздадат след погребението. Съмнявам се, че дори някои от тях действително са принадлежали на подиграващия враните. По-вероятно са били дарени от семейството му и от приятели. Зад ковчега, на разпъната с стълба висяло одеяло, а върху него, препариран скален орел с разперени за полет криле. По край стената била опънато въже на височината на главата, от което висели дозина и повече звездни завивки. Въздухът бил напоен с сладкия мирис на горящ пелин. В събота през нощта, неделя и понеделник между 500 и 700 опечелени, повечето от които били коренни американци, присъствали на поклонението през цялото време. Имало ли е скоро по-голямо традиционно погребение в Пайнарич? Няма как да разбера, но се съмнявам, Нищо не съм чул за погребението на черния лос, предполагам, че популярността на този човек се бе покачила рязко едва след публикуването на книгата Говори черният лос от Нейхард. Тази невероятна книга стана бестселър почти веднага след излизането си от печати днес черният лос е по-популярен от всеки друг свещен, мъж или шаман. Опелото първоначално трябвало да се състои в епископал Медиейтър Чърч, разположена върху едно тревисто възвишение извън Кайл, но тя се оказала твърде малка да побере всички души, и затова церемонията се бе състояла в гимнастическия салон. Опечелените седели на избелелите седалки или мазгаваеми столове, разпънати направо на пода на салона всички разговаряли тихо и атмосферата е издавала огромна почет. Доброволци сред опечелените, индианци и бели, стояли на почетна стража от двете страни на ковчега, държейки в ръцете си церемониални знамена от орлови пера. Имало парчета изсушено бизоново месо и варено куче, поднесено от шамани, изпълняващи юиби. Кучешкото месо е обичайна част от церемонията юиби водачът на Дай, Ръсел Мине, произнесъл реч, която Ричард Кери описва като впечатляваща и заслужаваща да се запише. Мине отбелязал, че задържането на духове и танца на слънцето били забранени с закон от правителството на САЩ през 1890 година и на подиграващия враните принадлежи заслугата за тяхното връщане, отново в живота на сиуксите бележка. Книгите ми танцът на слънцето и подиграващият враните дават подробни сведения за отговорността, поета е от подиграващия враните за връщането на танца на слънцето за благото на обществото, изпълняван дори с пробождане. Ми не добавил, че подиграващия враните смятал, че в днешно време младежите от сиукските резервати не заслужават да получат свещеното знание, което иначе биха притежавали, ако живееха правилно. Той споменал моята книга за подиграващи евраните, както и фактът, че дядото обичаше хората отдай. Ми не отдал на подиграващи евраните заслугата за мирното приключване на възстанието в Завършил с думите – че дядо подиграващият враните е разкрил пред целия свят каква прекрасна раса са коренните американци, и че докато има индианци в училищата, те трябва да учат за подиграващия враните. Бележка – участието на подиграващия враните в приключването на възстанието в Ундитни е описано подробно в подиграващия враните. По настояване на Дик, Ричард се обади в Белия дом да уведоми президента Буш за смъртта на подиграващия враните. Казват, че Буш изпратил съболезнователна телеграма на семейството на дъщерята на подиграващия враните. Щом изнесли ковчега и го качили на една дървена каруца, която трябвало да го откара до гроба, забили тъпани. Към дясната страна на колата била прикрепен жезъл за подвизи, а отпред били впрегнати двойка кафяви коне с бели петна по муцуните. Каруцата била боядисана в зелено, с големи оранжеви колела. Самият ковчег бил обвит в многоцветно покривало, а върху него било положено едно красиво скъпо одеяло. Една линейка повела погребалната процесия по разстоянието от 5 мили до епископалното гробище, а кортежът се простирал на 3 мили и половина. Зад линейката се движил един пикап, возещ хората стъпаните и певците, които изпълнявали традиционни погребални песни в бавен параден ритъм, допълвани от женски гласове, издаващи високи вибриращи звуци. След тях, на коне, яздели двама мъже, които носели жезли, украсени с орлови пера. Зад тях вървял кон на кафяво бели петна без звездач, целият покрит с пъстра звездна завивка, обточена с червена лента. Върху покривалото била сложена традиционна индианска корона от бели орлови пера с черни върхове. За този кон, в редица по двама, яздели 60 мъже на коне, следвани от една лимузина, возеща семейството на подиграващия враните и личните коли на опечелените. Ковчегът бил положен в земята приблизително към 14.35 часа след обед, и така, подиграващият враните, покръстен от католическата църква, бил погребан на епископалното гробище, пред гроба на Фани, първата му жена, починала през 1954 година, а не на Кейт, втората му съпруга. Не знам какви точно са били причините за това, но имам свои лични подозрения. Едното е свързано с предаността на подиграващия враните към традициите. Той никога не се отдаде изцяло на католическата църква и вероятно свещениците от Пайнарич знаеха това. Другата причина е, че бащата на подиграващия враните, орловата мечка, също е погребан в това гробище. Докато ковчегът почивал върху три дървени гради, разположени напряко на открития гроб, били изпълнени последни лакотски погребални ритуали. В долната част на гроба изкопали 12-инчова дупка и я напълнили с горещи камъни. Наоколо по земята пръснали пелин, за да го хвърлят върху камъните. Един след друг няколко шамани сложили по шепа пръст върху ковчега, молейки се същевременно на лакотски, а след това полели с вода камъните и пара, наситена с аромата на пелин, се издигнала във въздуха, за да отнесе духа на подиграващия враните и молитвите към Лакантанга. Един шаман обиколил гроба и го пречистил, навявайки към него сорлово перо пелинов дим. Парчета различна индианска храна, като мекици и плодов пудинг, били хвърлени в гроба. Техният дух щял да придружи и храни подиграващия евраните по време на последното му пътуване към обителта на Лакантанка. Точно преди да спуснат ковчега, Нели и Мати от двата бика, учители в индианското училище Червеният облак в град Пайнарич, запяли песен на възхвала, написана специално за подиграващия враните. В нея те се обръщали към него като към Матоландри, орловата мечка, което беше истинското му име на Лакотски. След като спуснали ковчега в гроба, 8 души с украси от орлови пера на главите го покрили с многоцветна звездна завивка. След това, пред очите на 400 скърбящи оплаквани, същите хора започнали да заравят гроба. Било красиво погребение, с съответните традиционни обреди, погребение, което, ако бе видяно от стария водач на свещените мъже, щеше да го изпълни с гордост. Това, което остава да се направи сега, е да се издигне подходящ паметник. Опечелените се върнали в гимнастическия салон, където се състояла възпоменателна гощавка и церемония по раздаване на вещите. Обширен некролог, публикуван на 28 ноември в Rapid City Journal, описва как подиграващият враните е следвал своите видения, които го насочиха към живот на лечител и племенен водач. За него алкохолизмът и завистта бяха най-големите проклятия за индианците. Авторът цитира едно интервю, отпечатано във вестника по случай 100 годишнината от излизането на първият му брой, през февруари 1989 година. В него се казва, че подиграващият враните разбира, че светът се променя и че животът не е това, което е бил, но съвременните проблеми трябва да се решават по пътя на сътрудничеството и без да се забравят старите традиции. Цитира се подиграващият враните, който казва, имаме нужда от мир и разбирателство, както и от единство между стари и млади, без значение индианци или не. Трябва да сме заедно в името на мира и спокойствието на живота на всички. Подиграващият враните, продължава интервюто, вярваше, че уважението, щедростта, смелостта, познанието и мъдростта са ключът към оцеляването на лакотската култура. Тези стойности започват от дума учат се там и се пренасят в света. Първо трябва да разбереш себе си, преди да започнеш да се изразяваш пред другите. Лакотските ценности ти помагат, за да направиш това. В заключение статията споменава моята първа книга подиграващия враните и цитира думите ми за благородното наследство, оставено ни от подиграващия враните приятели ми изпратиха копия от многобройните хвалепствия, написани за подиграващия враните, и забелязах, че всички са единодушни по отношение на всеобхватната му любов към цялото човечество, коренните американски жители и всички останали. В книгата в раните казвам, че няма да се очудя, ако смъртта му бъде съпроводена от драматичен звук. Хората, които не са били с него в момента на смъртта, но са се намирали наблизо, твърдят, че не са чули нищо. Те, обаче, не са разбрали правилното значение на думите ми, което е, че чрез смъртта си той ще бъде чут по такъв начин и в такива мащаби, които не би могъл да постигне при живе. Винаги става така. Исус ясно говори за това, когато напомня, че един пророк никога не е признат в собствения си дом. Той трябва да напусне семейството и приятелите си и да осъществи своето призвание чрез онези, които няма да му пречат, защото добре ще виждат и разбират човешките му слабости. Всички осъзнаваме този проблем, тъй като именно спорът ни провокира да чуем и видим миналите си грешки и твърдения но ние сме свикнали да живеем по шаблони и се дразним, когато някой посмее да ги наруши. Подиграващият враните бе избегнал този вид хорска цензура повече от всички други, но не напълно. Завистта винаги я имаше и винаги съществуваха политически противници. Но сега, когато стария мъдрец вече го няма, никой не би спечелил от обезличаването му. Историята на живота и ученията на подиграващия враните ще се разпространят далеч над досегашната си известност. Твърде скоро името и прозренията му ще са известни навсякъде. Той ми завеща една изцяло нова дефиниция на понятието цивилизованост, както и великолепен, жив портрет на Бога в контакт с своето творение. Луата, която подиграващият враните ми подари, бе наследил от железни облаки, и използвал в продължение на 40 години. Сега тя е изложена в Центъра за изследване на Запада в колежа Аугустана, в Сиуфолс, Южна Дакота. Посетителите могат да я видят там и вярвам, че докато я разглеждат, ще успеят да съзрат, поне за миг, великия стар водач на свещените мъже, чието физически край бе дошъл, но чието безстрашен дух продължаваше служи на Лакантанка и помагачите. Дали те тонси уксите някога отново ще имат друг свещен мъж като в раните? Има няколко души сред тях, които биха могли евентуално да заемат мястото му един ден, ако успеят да водят неговия начин на живот. Съществуват и други, свързани с новата теология, а интересни неща се случват в коренната американска църква. Би било интересно да видим какво ще донесе бъдещето. Може би ще попитате дали, пишейки тази книга, съм разкрил всичко, разказано ми от подиграващия враните. Разбира се, че не нито една от двете ми книги не пресъздава изцяло всички подробности от казаното и направено от него докато бяхме заедно. Аз имам твърде оскъдна информация какво се е случило след срещите ни. Настоящето произведение покрива само основната и най-важна част от разбиранията му и изпълняваните ритуали. Точният начин на извършване на някои ритуали, както и автентичният текст на някои от песните му, вероятно ще запазя завинаги за себе си. Другите неща може би ще споделя с няколкото избрани, с които ме сблъска животът или ще срещна по-нататък по пътя. Мисля, че ще ги разпозная, защото той ме научи как да го правя, ще погледна в тях с ума си, ще ги докосна с очите и ще реша с сърцето, ще постави ръка на рамото и ми ще видя дали тя ще се затопли или ще изстине. Изпълнявайки обещанието си пред Франки предавайки на вас, читателите, тази специална информация, аз давам в ръцете ви една свята вяра. С това повтарям думите му. Всеки, който пожелая да живее живота, който аз водя, може да направи нещата, които аз правя. Възможността да поемете предизвикателството е изцяло във ваша власт. Можете да се издигнете в духовното призвание докъдето решите. Кой знае, може би в момента Лакан Танка ви призовава към един свещен начин на живот и към превръщането ви в малка куха кост, Следват ми биография и бележки на редактора, с които можете да се запознаете от текстовият файл. Край